Робърт Силвърбърг. Назад по линията. Превод от английски. Владимир Зарков. 2010 година. На Ан Мак Кафри, приятелка и съратничка. Едно. Горото сам беше чернокош, неговите хора назад по линията били роби. А преди това царе. Чудех се за моите хора. Поколения запотени селяци, умиращи от преумора, или заговорници, бунтовници, умели съблобнители, майстори на меча, съврешили свещеници, кортизанки, търговци на употребявани вещи от слонова кост, готвачи, економи, босови посредници, фалшификатори на монети, всички онези, които никога не съм познавал и няма да опозная, чиято кръв, и гени нося, аз исках да ги познавам. Не понасях мисълта, че съм откъснат от собственото си минало. Жадувах да мъкна миналото със себе си като камилска гърлица и да си пивам от него при засуха. Що не тъй, полети звутълвете на времето, каза ми горото сам. Слушах се в думите му. Така се набърках в бизнеса с пътуване във времето. Вече бях назад по линията. Видях онези, които не чакат в отминалите хилядолетия и миналото се е вкопчило в мен като гърлица. Мушария. Прапра. И още много пъти прапра баба. Ако не се бяхме срещнали. Ако бях стоял на страна от дюкенчето в сладкиши и подправки. Ако бях останал равнодушен към тъмните очи, мургавата кожа и штръкналите гъби. Мушария. Моята любима. Моята страстна прародителка. Ти си мъчение в сънищата ми. Ти ми пееш от далечината назад по линията. 2. Той си беше истински черен. Семейството му работело по въпроса от 5-6 поколения, още от времето на афроренесанса. Намислили да се прочистят от гените на умравните рабовладелци, които, то се знае, имали предостатъчно време да въцапат обилно потеклото насам. Белите господари не пропускали да задоволят нагона си в периода от 17 до 19 век. Но през 60-те години на предишното столетие предците насам започнали да се отървават от наследството на белите гадове, като се снушавали само с черни като абаноси с коса на ситни кадрици. Ако се съди по семейните снимки, които той ни показа, започнало се спря прабаба, чиято кожа била като кафе с мляко. Тя обаче се омъжила за мъж черен студент от Замбия или някоя от онези забавни, дребни, временни държавици. Най-големият им син си избрал същинска нубийска принцеса и тяхната дъщеря се събрала с елегантен, безупречно черен мъжкар от Мисисипи, а те. Е, дядо ми бил поносимо кафяв, отмеляза сам, но от пръв поглед си личало, че е наглец. Постигнали сме доста по-тъмен оттенък, но нямало как да минем на чиста кръв. После се родил баща ми и гените направо се изметнали. Вътре ти, всички усилия. Светла кожа, прав тънък нос, тънки, устни, помияй, чудовище. Генетиката решила да се подава с едно усърдно семейство африканци, откъснати от прародината. Тата накрая отишъл в център военни услуги, за да разкара бялото време от него. За 4 часа постигнал каквото прародителите ни не успели за 18 години. И ето не мен. Черен и красив. Сам беше на около 35. Аз, на 24. През пролетта на 59-та си деляхме двустаен апартамент в долен Нью-Орлианс. Всъщност апартаментчето беше насам, но той ме покани, щом научи, че няма къде да се подслоня. Тогава работеше по-часово като разпоредител в смърталница. Аз тък му бях довтасал с капсула от по-новия Нью-Йорк, където от мен се очакваше да бъхтя като трети помощник на съдия Матачине в най-върховния окръжен съд на Горен Манхатън. Разбира се, уредих се с политически връзки на тази работа, не с бурния филм. Помощниците на съдиите не бива да имат излишък от мозък, защото разстройват компютрите. Прекарах 8 дни с съдия Матачине, търпението ми се изчерпа и аз се пъхнах в първата капсула, потегляща на юг, понесъл от цялото си имане а то се състоеше от зъбочи с и апаратчето за махане на черни точки от носа, читчето за достъп до главния информатор, последната ми карта с пръстов отпечатък и талисманчето, византийска златна монета, но нумизма от времето на Алексий първи. Добрах се до Нью и се завлякох надолу през подземните етажи. Накрая краката ме отнесоха до луксозна смърталница на подземната Бърбън Стрит, трето ниво. Признавам си, че ме привлякоха двете кръшни момичета, които се занимаваха с подводно плуване в огромен аквариум с течност, която приличаше на коняк. Оказа се, че наистина е коняк казваха се Хелън и Бетси, опознахме се доста добре с тях по-късно. Те бяха приманките на смърталницата. Носеха хилни маски и показваха на минувачите приятната си голота, обещаваща, без никога да се стигне до това, отдавна ни удари. Зяпах ги как обикалят лениво, всяка стиснала лявата гъда на другата, понякога и гладко бедро се пъхаше между още две. Момичетата ми се усмихваха под нещо и накрая влязох. Посрещна ме сам. Стори ми се, че с всичките си добавки стърчеше едва ли метър и метър над пода, носеше само припаска и щедро количество козметични масла по себе си. Съдия Матачи не просто би се влюбил в него. Добра ти вечер, бели човече, искаш да си купиш сън Какво има при вас? Садо, мазо, хомо, лесбо, отвътре, отвън, отгоре, отдолу и всички разновидности и отклонения. Той посочи сензора за разплащания. Избери си и притисни палец тук. Не може ли първо да пробвам образци? Той се взря в мен. Какво ли е довело симпатично еврейско момче като тебе на такова място? Ама че съвпадение. Тък му се канех да ти задам същия въпрос крия се от гестапо, подхвърли сам. В черен облик. И изгадал си изкадаш. А до и Файно, довърших аз. Само че аз принадлежа към преобразуваната епископална църква. Аз пък съм от първа църква на Христос Водон. Да ти изпея ли някой от псалмите на чернилките? Пощади ме, помолих го. Може ли да ме запознаеш с момичетата в аквариума? Тук не продаваме плът, бели човече, само сънища. И Аз не купувам плът, само я ползвам назаем за малко. Тази с по-хубавите цици е Бепси, а унази с по-хубавия задник е Хелън. Честичко съдевствен и тогава цената се качва. По-добре опитай някой сън. Виж какви свежи маски имаме. Не искаш ли да си смръкнеш? Не искам, ама хич даже. Откъде си лепнал е нью-йоркски акцент? Във Вермонт през лятната вакансия. Ти откъде се здоби с тая лъскава черна кожа? Папе ми я купил в център за услуги. Как ти е името? Джотелият. Твоето как е? Самбо, самбо. Повторението е в повечко. Може ли да ти викам сам? Мнозина го правят. Ти вече в долния ми е орлианс ли живееш? Преди малко слязох от капсулата. Не съм си намерил подслон. Приключвам тук в 4 сутринта. Цяла ни Бепси, също. Я всички да се донесем у дома, предложи сам. 3. Доста по-късно научих, че запълва част от времето си и с работа в службата на времето. Това направо ме втрещи, защото все си представях хората от службата едни такива задръстени, праволинейни, безнадежно почтени, сгранитни, гладко обръснати челюсти, същински оголемени веси и скалти. А моят черен наставник беше и до ден днешен си е пълната противоположност на този образ. Разбира се, те първо имаше да научавам много неща за службата на времето. Както и за сам. Трябваше да отрепе няколко часа в смъркалницата, преди да си тръгнем, и сам ми даде маска без пари, за да ме с весели халюцинации. Когато се опомних, той, цяла ми бед си бяха облечени и готови за излизане. Не ми беше лесно да позная момичетата в дрехи. Имах ключ за различаване, бед сме с големи петици, но с тези монашески одежди прелестите им не изпъкваха. Смъкнахме се три нива до леговището сами се друснахме. Приятните пушъци се кълбяха, а дрехите падаха на пода. Тогава пак видях коя е Бекси и се захванахме с каквото бихте могли да очаквате. Открих, че 8-часовото плуване всяка нощ в аквариум с коняк придава на кожата и лъскаво сияние, без изобщо да притъпи сетивата й. После седнахме в отмалял кръг, пушихме трева и горото ме подхвана с вътросчета. Дипломирах се по история на Византия, обявих аз. Браво, чудесно! Бил си там. В Истанбул. Пет пъти. Не в Истанбул, а в Константинопол. Все същото е. Има. А, в Константинопол. Сетих се аз. Много е скъпо. Не винаги, подхвърли чернокожият сам докосна спалец запалването на нова цигарка с трева, наведе се внимателно и я пъхна между устните ми. Да не си дошъл в долния ни ориен пак да учиш история на Византия. Дойдох, за да избягам от работата си. Толкова скоро ли ти омръзна Византия? Омръзна ми да бъда трети помощник на съдия Матачине в най-върховния окръжен съд на Горен Манхатен. Нали каза, че си? Знам какво казах. Византия е това, което изучавам. А трети помощник съдия е онова, което върша. Тоест, върша. Защо? Съдия е Илият от най-върховния федерален съд на щатите ми е Чичо. Според него трябвало да си намеря свястна работа. Не е ли задължително да си завършил право, за да бъдеш помощник съдия? Вече не, обясних аз. Всъщност, машините изличат всички данни. Помощниците са само придворни. Те хвалят съдията във блестящия му интелект, обгрижват го, подлагат му се и така нататък. Изтърпях 8 дни и се пъхнах в капсулата. Имаш си проблеми, мъдро отбеляза сам. Аха страдам от съчетан пристъп на тънчета в задника, досада към света, запорна сметки заради просрочени данъци и смътни амбиции. Искаш ли да опиташ и сифилис в последен стадий? Предложи Хелън. Не точно сега. А ако имаше шанс да бъднеш с окровената мечта, попита сам, щеше ли да се вкопчиш в него? Само дето не знам каква ми е сокровената мечта това ли каза, че страдаш от смъртни амбиции? Отчасти. Но ако знаеше за какво си мечтаеш, поне щеше ли да си мръднеш пръста, за да го постигнеш? Щях. Да но говориш сериозно, натърти сам, защото иначе и сега ще те разоблича. Просто се навъртай около мен. Изрече го много разпалено. Възнамеряваше да ме направи щастлив и насила, ако се наложи. Разменихме си партньорките и аз се спогодих добре с Хелън, която имаше стегнато бяло дупе и владееше до съвършенство гладката си мускулатура. Но и тя не беше съкровената ми мечта. Сам ми отпусна три часа дрямка и изпрати момичетата. На сутринта се освежих банята и разгледах апартамента. Установих, че е украсен с предмети от какви ли не епохи и места шумерска глинена плочка с клинопис, чаша от перо, стъклен бокал от Рим, нани с египетски керамични маниста, средновековен бозоган и ризница, няколко броя Нью Йорк Таймс от 1852 и 1853 година, цял рафт книги, подвързани с штамповена телешка кожа, две ирокески маски, огромна колекция африкански сувенири и още какво ли не, задръстваха всяка нишичка, рулука и глъбнатина. Както ми беше мът на главата, аз си рекох, че сам си пада по антиквалята и повече не помислих за това. След седмица забелязах, че всичко в колекцията му изглежда току-що изработено. Тогава си казах, че е фалшификатор на антики. Работя по-часово в службата на времето, възради сам. 4. В службата на времето, казах млос, гъмжи от скал от чепа с гранитни челюсти. Пък твоите са закръглени. И носът ми е сплескан, вярно. Не съм искал че. Въпреки това работя по-часово в службата на времето. Не ми се вярва. Там има само симпатиади от Индиана и Тексас. И то дали симпатяги, каквато ще да е расата, вярата и е цветът им. Говориш за времевия патрул, уточни сам. Аз съм времеви куриер. Има ли разлика? Има. Прости ми за невежеството. Невежеството не може да бъде простено, а само излекувано. Разкажи ми тогава за службата на времето разделено е на две – времеви патрул и куриерска служба. Хората, които разказват расистки вицове, накрая попадат в патрула. А хората, които измислят расистките вицове, стават куриери. Чапна ли? Не съвсем. Човече, като си толкова тъп, що не си черен? Благометна сам. Времевият патрул дебне за парадокси времевите куриери водят туристите назад по линията. Куриерите мразят патрулните, патрулните мразят куриерите. Аз съм куриер. През януари и февруари съм по маршрута на Лига на Галакушак Сум Конго. През октомври и ноември водя с шумер Египет на фараоните, понякога и по маршрута на Скамочи Каинка. Ако не им стигат хора, поемам кръстоносните походи, Магна Харта, 1066 Явенгур. Три пъти водих група на превземането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и два пъти, когато го превземат турците през 1453. Ухъпи се под опето, бледолити. Сам, измисляш си. Да бе, да. А всички тия неща наоколо виждаш ли ги? Домъкнах ги по линията под носа на патрулните, а те се усъмниха само веднъж. Един се опита да ме арестува в Истанбул през 1563, ама аз му отрязах топките и го продадох на султана за 10 жълтици. Хвърлих таймера му в босфора и го варявах да си изгнил като еднох. Не си го направил. Не съм, призна сам. Но ми се искаше. Очите ми блеснаха душа, че незнайната съкровена мечта пулсира току до върховете на пръстите ми. Сам, заведи ме с Кришон в Византия. Ти се заведи. Постъпи на работа като куриер. Ще мога ли? Винаги търсят хора. Момче, къде ти е кълът? Наричаш се дипломиран историк, а още не си помислил за работа в службата на времето? Мислил съм, възмутих се аз но не и сериозно. Изглежда. Ами изглежда твърде лесно. Връзвам си таймер на китката и отивам във всяка епоха, която е съществувала. Все едно мамя, схващаш ли? Схващам, ама ти не схващаш. Ще ти кажа какво те спъва, Джуд. Ти обичаш сам да се проваляш. Знаех си, че е така, но той как отгадна толкова бързо. Най-силно ти се иска да пътуваш назад по линията, както е с всяко момче, дето има поне два синапса в мозъка и здрава патка. Затова обръщаш гръб на желанието си и вместо да отидеш в службата на времето, оставяш ги да те наместят на безполезна работа, от която пък при първия удобен случай. И къде се озова? Какво има пред тебе? Ти си на? Колко? 22 ли? 24. И току-що си зарязал една кариера, но не си можеш пръста да започнеш друга, а да знаеш, че когато ми писне от тебе, ще те излитам от тук. И какво ще правиш, като ти свършат мандизите? Не отговорих. Сам не се отказваше. Джот, май ще останеш без пак след половин година. Тогава можеш да се уредиш да топлиш легалцето на някоя богата вдовица, ще си подмереш по-свяст на средиста за плантящи слабини. Плюс. Или можеш да постъпиш в полицията на халюцинациите, ще помагаш в борбата за опазване на обективната действителност. Гадост. Можеш и да се върнеш в най-върховния съд и да отдадеш белоснежното си задниче на съдия Матачине отврат. А можеш и да избереш каквото е трябвало да сториш поначало, започваш работа като времеви куриер. Разбира се, няма да го направиш, защото си загубен и неизменно предпочиташ най-нежеланото от тебе. Прав ли съм? Бъркащ, сам. Я стига бе. Опитваш се да ме ядосаш ли? Не, готин. Той ми запали цигара с тревица. Отивам да се трудим с мъркалницата след половин час. Ще ме намажеш ли с бълсам? Сам се намажи, антропоид такъв. Изобщо няма да докосвам прекрасната ти черна плът. Аха, агресивната хетеросексуалност, пак показа грозната си мочуна. Той остана само по еластичен слип и по ароматни масла в автоматичната си баня. Манипулаторите на машината описваха кръгове като паешки кръчета, докато го излъскваха до блясък. Сам, обадих се аз, искам да постъпя в службата на времето. 5. Моля отговорете на всички въпроси. Име – Джобсън Даниел от Трето Римско. Месторождение – По-новия Нью-Йорк. Дата на раждане – 11 октомври 2035 година по МЧМ. Граждански регистрационен номер 070-28-3479 КСО 500 милиона 89891. Образователни степени. Бакалавър Колумбия 55. Магистър Колумбия 56. Доктор Харвард, Йел, Принстън, невъвършен академичен магистрат. Други. Ръст 1 метър 88 см, тегло 78 кг, свят на косата, черен, свят на очите, черен, расов индекс 8.5 Целзий плюс, кръвна група, бит-бит 132. Бракове, избройте временните или постоянните връзки по реда на регистрацията и на тяхната продължителност нямам. Признати деца, нямам. Мотиви за кандидатстване в службата на времето, до 100 Да разширя знанията си за културата на Византия, в която област специализирам, да опозная по-добре обичаите и поведението на хората, да въдълбоча отношенията си с хората около мен чрез полезна и необходима дейност да дам възможност на други да се възползват от моите натрупани до сега знания, да удовлетворя някои романтични купнежи, присъщи на младите мъже. 6. Почти нищо от написаното нямаше значение. От мен се очакваше да нося винаги молбата като талисман, в случай, че някой бюрократ в службата на времето наистина поиска да я види, докато преминавах етапите в постъпването на работа. Но единствено важен беше моят граждански регистрационен номер, той даваше на хората от службата достъп до всичко, което написах в формуляра, освен мотивите, и до още какво ли не. С едно цъкане главният информационен център би е избълвал не само моя ръст, тегло, дата на раждане, цвят на косата и очите, расов индекс, кръвна група и образование, но и пълен списък на заболяванията, вакцинациите, медицинските и психологическите прегледи, броя на сперматозоидите в кубически сантиметър сперма, средната телесна температура по сезони, размерите на всички телесни органи, включително пениса, и отпуснат, и ферекция, всички досегашни адреси, труднините до пето коляно и четвърто поколение, текущия баланс по сметките ми, навиците ми в боравене с пари, данъчните въдължения, участието в избори като гласоподавател, колко пъти съм задържан под стража, ако се е случвало, предпочитанията към домашни любимци, номера на обувките и така нататък. Чувал съм, че неприкосновеността на личните данни не била на мода. Сам се беше в чакалнята и тормозеше чиновниците, докато аз попълвах молбата. Щом приключих с писането, той се надигна и ме поведе надолу по спирална рампа към недрата на сградата. Тентуристи роботи, натоварени с апаратура и документи, ни подминаваха на колелцата си. Отвори се врата в стената и излезе секретарка мина по край нас, сам похотливо я опипа по ведната на гърдите и тя избяга с писък. Сам не пропусна да подритне и един робот. На това май му казват жизнерадост. Надежда всяка тук оставете. Изрече моят водач. Добре се вживявам в ролята, а? Коя роля? На сатаната ли? На Вергилий, на Търки той. Дружелюбната чернюка, която те развежда из подземния свят. Сега сме наляво. Стъпихме в транспортна шахта и пропаднахме доста надолу. Появихме се в огромна задушна зала, висока поне 50 на метра, и минахме по люлеещ се въжен мост. Как, попитах аз, един новак без водач би могъл да се ориентира из тези бебри. Трудно, уточни сам. Мостът ни изведе в лъскав коридор с пищни врати. На една бе изписано Самюел Хершковиц с избождащи очите психедалични букви, същински антиквариат. Сам напъха лицето си в нишата на скенера и вратата се отвори тупък си. Надникнахме в дълга тясна стая, старомодно обзаведена с кресла от лята пластмаса, крехко бюро и дори пишеща машина, за бога, Самюел Шешковиц се оказа дългоръст, строен тип с тъмен въгър, мустаци с излити краища, бакенбарди и брадичка като клин. Щом ведна сам, той прескочи бюрото и двамата се награбиха енергично. Брато! Извика Хершковиц. Земляк! Кресна горото сам. Разцелуваха се по бузите. Прегърнаха се. Тупаха се по раменете. Накрая се пуснаха, чеш Чешковиц ме погледна и подхвърли. Кой е? Новобранец. Джотелият. Наливните, но ще свърши работа по византийския маршрут. Познава уния е времена. Попълни ли молба, Елиот? Попита Хершковиц. Подадох му я. Плъзна поглед по листа и промови. Не си се женил, а? Да не си от перверно девиантните? Не, господине, Обикновено педалче, така ли? Не, господине. Страхте е от момичетата, значи? Едва ли, господине? Просто съм равнодушен към дългосрочните отговорности на брака. Но си хетеро, нали? Предимно, господине, отвърнах, но се въчулих дали не бърках. Самюел Хершковиц си подръпна бакенбардите. Сам разбираш, че нашите куриери в Византия трябва да бъдат безупречни. По тази линия преобладават доста разпуснати мрави. Можеш да си гледаш кефа колкото си щеш пред 2059, но щом си куриер, нужна ти е съответната нагласа. Амин. Сам, ти гарантираш ли за момчето? Да. Това ми стига. Но нека все пак пуснем проверка, за да сме сигурни, че не го издирват за тежко престъпление. Миналата седмица едно мило прилежно хлапе искаше да постъпи при нас с молба да води хора на Голгота. Разбира се, за това се изисква деликатност, направо непорочност, а като порових данните за него, издирвали го за причиняване на протоплазмени увреждания в Индиана. И за още няколко престъпления. Тъй, проверяваме включи достъпа си, въведе моя идентификационен номер и на екрана се появи досието ми. Сигурно съвпадаше с попълненото от мен в молбата, защото го прегледа набързо, кимна, написа свои бележки и отвори бюрото си. Извади плоско, гладко, светло кафяво нещо, което приличаше на бандаж, и ми го подхвърли. Смъкни панталона и си сложи това. Сам, Покажи му как се прави. Натиснах сензора и панталонът ми се свлече. Сам нагласи бандажа под хълбоците ми и го штракна. Съедини се така, сякаш винаги си е бил цял и неделим. Това е твоят таймер, обясни сам. Свързване с главната система във времеви скокове е настроен да приема вълните на пренасящите импулси. Ако внимаваш да не се изтощи, тази древна джаджа може да те пренесе във всеки момент през последните 7000 години. Но не и по-рано, така ли? С този модел не може. Впрочем, още има строги ограничения върху пътуванията в праисторията. Налага се да я отваряме за посетители епоха по епоха, и то предпавливо. Сега си отпуши ушите. Системата за управление е толкова проста, че няма на къде повече. Ей тук, отляво, има микропревключвател, с който контролираш движението напред и назад по линията. За да се пренесеш, натискаш този сензор с палеца и правиш полукръг, от хълбока към пътя, за да се движиш назад във времето, и обратното. От другата страна е регулаторът, но е нужно да се научиш как да боравиш с него. Виждаш ли дисплейчето, година, месец, ден, час, минута? Е, ще си понапреднеш очичките, за да го разчетеш, няма как. Годините са калибрирани по системата пехне, преди настоящето. Разковничето е да свикнеш с мигновеното изчисление на желания момент, когато настройваш регулатора 843 години пехне, 5 месеца, 11 дни и така нататък. Проста аритметика, но ще се шашнеш, ако ти кажа колко хора не успяват да превърнат 11 февруари 1192 година броя години, месеци и дни, които са минали от тогава. Очевадно е, че трябва да се научиш, ако ще бъдеш куриер, но за сега не се притеснявай за това. Озърна се към Хершковиц, който ми казах. Сега сам ще ти направи проверката за времева непоносимост. Ако издържиш, вземаме те. И сам си сложи таймер. Мота ли си се до сега из времето? Попитаме. Никога. Ще се накефим, мой човек, учили ми се сам. Аз ще ти настроя регулатора. Чакаш да ти дам знак и с лявата ръка включваш таймера. И не забравяй да си вдигнеш панталона преди или след прехвърлянето. Преди, уточни той. Можеш да го включваш и пред грехите. Не е много умно да се появяваш в миналото с смъкнат под коленете панталон. Не можеш да победнеш. А понякога е нужно да си готов да спринт още в секундата, когато се прехвърлиш. 7. Сам настрой регулатор и аз си оправих панталона. Той докосна леко корема си отляво и изчезна. И аз прокарах малка дъга с два пръста от хълбока към пъпа. Не изчезнах аз. Изчезна Самюел Хершковиц. От фуча там, където се принасят и пламъчетата на свещите, когато ти гасиш, а в същия миг сам пак се изтъпани пред погледа ми. Двамата се дяпахме в правния кабинет на Хершковиц. Какво стана? Смънках. Къде е той? В момента е 11 и половина вечерта. А той не бачка е извънредно, за твое сведение. Оставихме го две седмици напред по линията, когато се прехвърлихме. Вече се носим за етровете на времето, Монко. Значи отидохме две седмици в миналото. Отидохме две седмици назад по линията, поправиме сам. И още половин денонощие, това е късна вечер. Хайде да се помотаем из града. Излязохме от службата на времето и се качихме на трето ниво в долния Нориенс. Наглед сам не си бе наумил точно къде да отидем. Спряхме в една закусвалня да хапнем по десетина страни, да пинем по бира и да намираме на туристите. Накрая се довлякохме до долната Бълбън стрит и внезапно се сетих защо сам бе избрал точно тази нощ. Коремът ме присви от оплаха, изпотих се. Сам се разсмя. Новобранците винаги се стряскат от това, джът. Това е препятствието, на което отпадат повечето смотаняци. Ама аз ще срещна себе си. Възкликнах. Ще видиш себе си, уточни сам. Внимавай, ама много внимавай да не срещаш себе си, никога, иначе изхвърчаш. Времевият патрул направо ще те изрита, ако направиш такъв номер. Ами ако по-ранното ясно зърне случайно, тогава край с постъпването при нас. Проверяваме ти нервите, човече, за това най-добре да имаш трек. Ето, виждаш ли оня бледолик тъпчо, който ми доближава по улицата, да, това е Джъксън Даниел Лалир от трети. Тъй си е, човече. Вижда ли си по-глупав от него през живота си, а? Шмугни се в сянката, човече. В сянката. На бледоликите не им сече много пипето, но той все пак не е сляп. Потулихме се в тъмно ъгъл, че аз гледах, потиснал гаденето си, как Джъпсън Даниел Лалир от трети, току-що пристигнал с капсулата от по-новия Нью-Йорк, се по улицата към смърталницата на ъгъла, понесъл куфара си. Забелязах, че стойката му е леко отпусната, а походката – малко патешка. Ушите му ми се струваха изумително големи, дясното рамо бе едва забележимо по низко от явото. И се полеше като селендор. Мина край нас и спря пред смърталницата, вторачен двете голи момичета в аквариума с коняк. Връхчето на езика му се подаде и облиза горната устна. Повелоля се на пети, потърка си брадичката. Питаше се какъв е шансът му да разтвори краката на някоя от съблечените красавици. Бих могъл да го светна, че шансът е големичък. Той влезе в смърталницата. Как си? Попитаме сам. Стресене, е. Поне си честен. Всички са като ударени по главата, когато отидат назад по линията и пръв път видят себе си. След време се свиква. Как ти изглежда той? Като дръвник. И това си е типично. Не бъди прекалено строг към него. Той няма как да знае онова, което ти знаеш. В края на краищата е по-млад от тебе. Сам се засмя тихичко, аз не. Още бях замаян от гледката. Чувствах се като призрак на самия себе си. Времева непоносимост, бе подхвърлил Шершковиц. Имаше защо. Не се тревожи, успокои ме съм. Добре се справяш. Ръката му на фамилиарно под моя панталон и нагласи регулатора. После настрои своя. Хайде сега по-назад по линията. Изчезна. Аз го последвах. След замъглен миг отново стояхме един до друг на същата улица, в същия час от денонощието. Кога се принесохме? Денонощие преди да се довлечеш в Нью Орлианс. Хем си тук, хем си още в по-новия Нью Йорк, готов да се пъхнеш в капсулата и да поемеш на юг. Как ти се струва? Штураво, признах си, но свиквам. Още ще те мъча. Дали ви у дума? заведе ме в апартамента си. Не заварихме никого, защото само този ден беше на работа в смърталницата. Влязохме в банята и сам пак нагласи моя таймер 31 часа напред. Скачай! Пренесохме се заедно напред по линията. Чувах пиянски кикот от стаята, чувах и дрезгави гърлени стонове. Сам побърза да заключи банята. Аз покосъвнях начина има и в стаята, увлечен в себе с Бетси или Хелън. Пак ме скова страхът. Чакай тук, делово заповяда сам, и не отваряй, ако не потропам два пъти дълго и веднъж късо. Ще се върна и сега. Може би. Излезе и аз заключих отново. Минаха две-три минути. Чух две дълги и едно късо почуквания и отворих на ухиления сам. Безопасно е да надникнем. Никой не е в състояние да ни забележи. Ела, де? Нужно ли е да дойда? Ако искаш да работиш в службата на времето. Измъкнахме се от банята и отидохме да повяваме оргията. Едва сподавих кашлицата си, когато ги мътнах лъв неподготвените ни ноздри. Стори ми се, че върнах в хола на самца и река гола гърчеща се плът. Отляво огромното черно туловище насам напъваше върху стройната белота на Хелен. Впрочем от нея се виждаха само лицето, ръцете, вкопчени в широкия му гръб, и един един крак, обвил задника му. Отдясно беше предишното място, сляво се седем гърдистата бепси в някакво подобие на поза от кама сутра. Изпаднал в почти смървяващ ужас, аз го наблюдавах как се чука с нея макар че бях виждал предостатъчно хора да се снушават, в триизмерно шоу, на плажа, понякога и на купон, за пръв път гледах самия себе си в това внимание и направо не потресох странната му нелепост, идиотското пъшкане, потното отъркване, от мечи се изтръгваха блещи звуци, шарещите крайници се оплетоха в ново съчетание няколко пъти, опитващите ми пръсти се спиваха на дълбоко закръгленото и доте, еднообразното тласкане просто нямаше край. Ужасът ми чезнеше полека и започнах да свиквам със зрелището. Открих че мен се прокрадва хладно безразличие, избилата от страх пот изсъхна и накрая стоях с скръстени на годите ръце, взрян вниманията на пода. Сам се усмихна и ми кимна, сякаш бях издържал изпит. Пак нагласи таймера ми и се прехвърлихме едновременно. В хола нямаше любители на плътските удоволствия, а във въздуха – пушаци. Сега кое време е? Върнахме се 31 часа и 13 минути. След малко аз и ти ще влезем в банята, но няма да чакаме това събитие. Хайде да се качим над града. Тръгнахме нагоре към стария ни Орлианс и се озовахме под звездното небе. Роботът, наблюдаващ чудаците, на които им харесва навън, отбеляза излизането ми и ние тръгнахме по притихналите улици. Тук беше истинската Бурбан Стрит, тук бяха рушащите се сгради на първоначалния френски квартал. Очички, монтирани по парапетите от ковано желязо над нас, беднеха неуморно, защото в тази изоставена дома невинните са лесна жертва за пропадналите. Постоянното наблюдение предпазва туристите от мародерите, които се прокрадват в града на повърхността но ние не останахме толкова дълго, че да си търсим деята. Сам се огледа, по-умова реши да застанем до една стена. Докато нагласяше таймера ми за поредното прехвърляне, аз попитах. Какво ще се случи, ако се материализираме в пространство, което вече е заето от някого или от нещо? Не може, увери ме сам автоматичните буфери се задействат и изритват мигновено в началната точка. Само че така се хаби енергия, което никак не допада на службата на времето. Затова винаги се стремим да намерим преди скока някое местенце, на което няма да се блъскаме. Да се долепиш до стена на сграда обикновено е добър извър, стига да си съвсем сигурен, че я имало и по времето, в което се прехвърляш. А ние в кое време отиваме? Скачай и ще видиш. Градът оживя. Хора в дрехи от 20-то столетие вървяха по улиците, мъжете с вратовръзки, жените с поли до коленете. Не се виждаше много плът, дори едно зърно на гъда нямаше на показ. Но около ръмжаха автомобили и бълваха отработени газове, от които започна да ми се грайва. Ехтяха клаксони трещяха пневматични чукове. Шумотевица, воня, грозотия. Добре дошъл в 1961, Ким Мисън. Джонфа. Кенеди току-що и е положил клетва като президент. Първият Кенеди, чакна ли? Онова нещо горе е реактивен пътнически самолет. Ей там има светофар. Показва кога е безопасно да пресечеш улицата. Това, което стърчи до нас, е улична лампа. Захранвам ги с електричество. Няма подземни нива. Това тук, пред тебе, е целият ми Орианс. Какво ще кажеш? Интересно за разглеждане, но не бих искал да живея тук. Вини ли ти се свят? Гади ли ти се? Гнослите е. те? Гадавнам. Позволено ти е. Всеки преживява поне лек темпорален шок, когато върлева пръв път миналото. Струва ти се някак по-вирисено и по-хаотично, отколкото си очаквал. Някои кандидати за работа се спихват в мига, когато попаднат малко по-назад по линията. Не се спихвам. Браво на тебе! Взирах се в жените, чието гърди и задници бяха стегнати в още плод под дрехите, в мъжете с техните сковани бледи лица, във връщящите деца. Бъди обективен, увещавах самия себе си. Нали си избрал да изучаваш другите епохи, другите култури? Някой ми посочи с пръст и кресна. Глей ги тия битници, бе. Продължаваме нататък, реши сам. Въбелязаха ни. Нагласи таймера и изкочихме. Същият е град. Само човек по-рано. Същите здания, уж не подвластни на времето с меките си цветове. Никакви светофари, пневматични чукове и улични лампи. Вместо по улиците да се стрелка тръмжащи коли, имаше файтони. Не можем да се застояваме, подхвърли сам. Грешите ми са твърде смахнати, а и не искам да се преструвам на роб. Нататък. Прехвърлихме се. Градът изчезна. Стояхме на средно чурище. На юг се кълбяха мъгли. Мъхлепнеше по стройни дървета. Огромно птиче ято затъмняваше небето. Годината е 1382, осведоми ме моят гуру. Хвъркатите над нас са диви гълъби а дядото на Колум още е девственик. Скачахме все по-назад. 897 година. 441. 97. Имаше съвсем малко промени. По едно време двами голи индианци минаха наблизо. Сам им се поклони любезно. Те ми кимнаха дружелюбно, почесаха се по слабините и продължиха нехайно по пътя си. Не се развълнуваха от срещата с гости от бъдещето. Скочихме. Година първа от новата ера, съобщи сам. Скочихме. Върнахме се назад още 12 месеца, продължи той, и сега сме в първата година преди Христа. Лесно е да се оплетеш в сметките. Но ако си я представиш като 2059 година преди настоящето, а идната година, като 2058 петне, няма начин да се объркаш. Пренесохме се назад чак до 5800 г. Петне. Откривах древни разлики в климата, понякога беше по-сухо и хладно. После поехме напред на скоково през 500 години. Сам се извини, че всичко наоколо е толкова неизменно. Обеща ми, че ще видя по-интересни промени, когато тръгна назад по линията в Стария свят. Стигнахме до 2058 и отидохме в службата на времето. Влязохме в правния кабинет на Хершкович и поспряхме, докато сам регулираше още веднъж таймерите. Трябва да внимавам, обясни той. Искам да сме в кабинета 30 секунди след изчезването ми. Ако се объркам дори мъничко, ще се натъкнем на себе си и ще загазя. Тогава защо не играеш на сигурно и не нагласиш таймерите да ни върнат 5 минути по-късно? Професионална гордост, отсече сам. Пренесохме се напред по линията от правния кабинет в момент, когато Хершковиц седеше в бюрото си и се взираше към мястото, на което бяхме, в собственото му време, 30 секунди по-рано. Е, как беше? Сам гре има. Яки топки има лапето, Аз казвам да го вземем. 8. Така ме приеха като стъжант в службата на времето, при времевите куриери. Заплатата си я биваше, а възможностите, които се откриваха пред мен, изглеждаха безкрайни. Отначало обаче имаше обучение не позволяват на новобранците просто така да размотават туристи в миналото. Още седмица не се случи нищо особено. Сам пак ходеше на работа в а с лентяйствах. Накрая ме привикаха в средището на службата на времето, за да ми наливат ум в главата. В моята група бяхме осмима новаци. Представлявахме много опърпана сбирщина. Възрастта ни се простираше от малко над 20 до, поне тъй се стори, доста над 70 половата ми принадлежност, покуп хващаше целия диапазон от мъжа до жената с какви ли не междинни разновидности. В отношението към живота обаче всички си приличахме по ненаситност. Нашият наставник Наджи даже ни не беше по-свестен от нас. Сириец, чието семейство приело юдаизма след израелската окупация, изцяло по делови съображения, той носеше на гърдите си лъскава, набиваща се на очи звезда на Давид е знак на верската си принадлежност. Само че когато се разсейваше или притесняваше, чувахме го да призовава Аллах или да се кълне брадата на пророка. Не бих се зарадил, ако му той беше в попечителския съвет на моята синагога. Стига да принадлежах към някоя синагога, разбира се. Даже ми изглеждаше като театрална версия на Равин, мургав и зловещ, винаги носеше тъмни очила и изобилие от тежки златни пръстени, от което ми се привиждаше, че има 12-13 пръста, а заучената приятелска усмивка май откриваше няколко реда извънредно бели зъби. По-късно научих, че го отстранили от изгодното водене на туристи да гледат разпъването на Исус и го понижили в инструктор за цели 6 месеца. Наказанието му било наложено от времевия патрул. Изглежда си от джобчето допълнително, като продавал напред и назад по линията парченца от истинския кръст. Правилата не допускат куриерът да злоупотребява с работата си за лична изгода. Патрулът се разверил най-много не от това, че даже ни пробутвал фалшиви реликви. Напротив, били самата автентичност. Започнахме с исторически увод. Платени пътувания във времето, получаваше ни ни се осъществяват от около две десетилетия. Както е известно, изследванията на ефекта на Бенчли започнали още към края на миналия век, но властите не биха разрешили на частни лица да навлязат в темпо на автиката, преди да бъде установено, че това е напълно безопасно. По този начин властите се грижат за добруването на всички ни той намигна пресилено, но зад тъмното стъкло се видя само разкривяването на веждата му. Седналата отпред ми с Алесандро се оригна пренебрежително. Не сте ли съгласна? Погледна я Дажани. Пълничката чернокоса жена с очудващо малки гърди и нескрити лесбийски апетити имаше научна степен по история на промишлената революция. Тя понечи да отговори, но даже ни отне невъзмутимо тази възможност, като продължи. Службата на времето, в която бяхте прияти, изпълнява няколко важни задачи. На нас е поверена работата с всички устройства, използващи ефекта на бенчи и тяхната поддръжка. Освен това нашето изследователско управление се стреми непрестанно да подобри технологичната основа на пътуванията във времето. Всъщност, сегашният модел таймер бе въведен в употреба само преди 4 години. На нашето подразделение, времевите кариери, се пада въдачата да придружават гражданите, желаещи да пътуват в миналото. Той сплете пръсти на шкембенцето си и се въгледа в блестящите фигури, образувани от златните му пръстени. Голяма част от дейността ни е свързана тъкмо с времевия туризъм. Той е економическата ни опора. Срещу внушителни такси водим групи от 8 или 10 запачи на грижливо обмислени и контролирани пътешествия в миналото. Обикновено ги придружава един куриер, но ако условията са необичайно сложни, можем да изпратим и двама. Във всеки момент от текущото време е възможно до 100 хиляди туристи да са пръснати из предишните хилядолетия, наблюдават разпъването на кръста, подписването на Магна Харта, убийството на Линкълн и подобни събития. Поради парадоксите, проистичащи от непрекъснато нарастващата публика на случка с фиксирана позиция в потока на времето, нашата задача става все по-трудна и съответно ограничаваме броя на групите. Сър, бихте ли обяснили това? Обади се ми да Алесандро. При някоя от следващите ми срещи, отми въпроса гаджани. Разбира се, не бива да се ограничаваме с пътешествия във времето само за туристи. Историците трябва да имат достъп до всички важни събития в миналото, тъй като е задължително да преразгледаме всякакви досегашни гледни точки за историята, вече научаваме истината. Част от приходите ни в туристическия бизнес се превръщат в субсидии за изследванията на видни историци, така те могат да посещават безплатно периодите, с които се занимават. И тези пътешествия се извършват под ръководството на куриер. Но вие няма да се занимавате с тази част от нашата работа. Всеки от вас, който докаже годността си да бъде куриер, ще бъде назначен в туристическото управление. Другото основно управление в службата на времето е времевият патрул, чиято задача е да предотвратява злонамерено използване на устройствата, които работят с ефекта на Бенчи, и да не допуска възникването на парадокси. В следващата лекция ще разгледаме същността на тези парадокси и как можем да ги избегнем. Свободни сте! Щом даже ни излезе от стаята, ние пообщувахме малко. Мирд Алесандро понесе решително косматите си подмишници към русата и кръвка мис Чембърс. Тя на свой ред избяга пъргаво при мистер Чудник, яка канара, чиято външност напомняше смъртно за римска бронзова статуя. Той обаче се опитваше да свали мистер Борзингейн, елегантен младеж, който едва ли беше чак толкова хомосексуално настроен, колкото изглеждаше на друго спасение от хищната да Алесандро, Мишченбор дойде при мен с поканата да я изпратя до дома ми. Аз приех. Оказва се, че Мишченбърс изучава късния период от историята на Римската империя, т.е. областта на нейните интереси до някъде се препокриваше с моята. Позанимавахме се с секс нехайно и механично, тя не се стремеше тъкмо към това, но го направи от отстивост. После до ранни зори си приказвахме за покръстването на император Константин. Струва ми се, че тя започна да си пада по мен. Аз обаче не я насърчавах и скоро и мина. Възхищавах се на знанията й, но нейното дребничко бледо тяло беше твърде скучно. 9. На следващата лекция обсъдихме подробно какви парадокси са присъщи на пътуванията във времето и как можем да ги избегнем. Най-голямото предизвикателство пред нас, започна даже ни, е да поддържаме свещената неприкосновеност на текущото време. Разработването на устройства, използващи ефекта на Бенчи, отвори същинска котия на Пандора, пълна с потенциални парадокси. Миналото вече не е неизменно множество, щом можем да пътуваме на воля назад по линията към която и да е негова точка и да променяме така наречените действителни събития. Разбира се, последствията от такива промени биха се оказали пълна катастрофа, защото биха създали разширяващ се вектор от разруха, който с достигането си до нашата епоха ще преобразува всичко в нашето общество даже ми се от учтиво. При желание можете да си представите какво би се случило, ако допуснем някой пътешественик във времето да се пренесе в 600 година, за да убие младия Мохамед, цялото динамично развитие на исляма би се оказало спряно още в родиша му. Рабите не биха завоювали Близкия изток в Южна Европа. Не би имало кръстоносни походи. Милионите, Вадимали при ислямските нашествия, не биха умели, когато това всъщност се е случило, и биха се появили безброй линии от техни потомци, които иначе изобщо не биха възникнали. Последствията биха били неизброими. И всичко това защото е убит един млад търговец от мека. Следователно. Може би, обади се да Алесандро, съществува закон за съхранение на историята, според който, ако Мохамед го е нямало, би се появил друг харизматичен рабин, за да изиграе съвсем същата роля. Даже ни стине приветлив поглед в нея. Не бихме си позволили такъв риск, отсече той. Предпочитаме да се погрижим всички минали събития, както са записани в историческите документи от преди периода на пътешествия във времето, да си останат непокътнати през последните 50 години от текущото време цялата предишна история, смятана за неизменна, беше потенциално променлива, ние обаче се борим да се остане неизменна. Затова имаме времеви патрул, който внимава всичко в миналото да се случи точно както се е случило, колкото и злощастно да е събитието. Бедствия, убийства, какви ли не трагедии трябва да се случват по реда си, иначе бъдещето, т.е. нашето текущо време, може да се промени непоправимо. Но самият факт на нашето присъствие в миналото не го и променя. Попитам из Чембърс. След малко щях да стигна и до това, недоволно промърмори Дажани. Ако приемем, че миналото и настоящето образуват цялостен континуум, очевидно посетителите от 21 век са присъствали на всички значими събития в миналото, достатъчно ненатрапчиво, за да не бъдат споменати в хрониките на епохата на неизменното време. Затова толкова се стараем да направим незабележим всеки, който потегля назад по линията, като го обличаме според съответния период. Той е длъжен да наблюдава миналото, без да се намесва, просто мълчалив свидетел, колкото се може по-невзрачен. Времевият патрул налага спазването на правилото без никакви отклонения. Скоро ще говоря и за начините, по които го налага. Онзи ден разгледахме парадокса на все по-големия брой зрители. Този твърде наболял философски проблем все още чака своя отговор. Сега ще ви го представя чрез въображаем пример, за да си изясните с колко сложно начинание сме се вели. Замислете се, първият пътешественик във времето, който се пренесъл назад по линията, за да присъства на разпъването на Исус, бил експериментатор от Бърнина Варя през 2012 година. През следващите 20 и още 15-20 експериментатори извършили същото пътешествие. А от началото на комерциалните екскурзии до Голгота през 2041 година приблизително по една група туристи всеки месец, общо стотина туристи, всяка година, са наблюдавали събитието. И така около 1800 души от 21 век са били свидетели на разпъването. Сега внимавайте, всяка от тези групи тръгва през различен месец, но попада в един и същ ден. Ако туристите продължават да се стичат към Голгота с темпото 100 души годишно, тълпата там ще се състои от поне 10 000 пътешественици във времето още към средата на 22 век ако допуснем, че няма нарастване на издадените разрешения за екскурзии, още към началото на 30 век ще се натрупат 100 хиляди пътешественици във времето, отишли да присъстват на страстите Христови. Очевидно е обаче, че до сега не наблюдаваме такова гъмжило, а само няколко хиляди жители на Древна Палестина. Като казвам за сега, разбира се, имам предвид момента на разпъването, съотнесен към текущото време през 2059 година. Също очевидно е, че тези тълпи ще нарастват през следващите векове от текущото време. Ако доведем примера до абсурд, Парадоксът на множащата се публика ни показва картината на милиарди пътешественици във времето, струпали се в миналото да гледат разпъването, като запълват светите земи и се разпростират към Турция, арабския полуостров, дори към Иран и Индия. Същото въжи за всяко важно събитие в човешката история. С развитието на комерциалните пътешествия във времето е неизбежно тези събития да бъдат буквално удавени в туристическо гъмжило. И все пак по време на оригиналните събития не е имало никакви подобни оби. Как можем да решим този парадокс? Мис Далесандро нямаше какво да предложи. Поне веднъж да види устата е запушена което впрочем се отнасяше и за останалите. И за гажани. Както и за най-блестящите умове на нашата епоха. А миналото си се препълва полека смутаещи се във времето зърпачи. Гажани ни подхвърли още една главоблъсканица, преди да ни пусне да се разотидим. Мога да добавя и че лично аз като куриер съм водил групи на разпъването на Исус 22 пъти. Ако утре вие посетите Голгота в онзи момент, ще заварите там 22 менаджи гажани едновременно. Всеки път аз заемах друго място, от което обяснявах на моите клиенти историческите подробности. Не ви ли се струва, че тези множащи се гажани са твърде интересен проблем? Защо в текущото време не се шляят насам на там 22 магажани? Умът започва да буксува, щом се захване с такива идеи. Свободни сте, дами и господа. Свободни сте. 10 притесни на мисълта за тези 21 допълнителни гаджановци, но умниците в нашата група скоро измъдриха обяснение защо всички те не са се наблъскали в текущото време свързано беше някак с неотменимите ограничения в ефекта на Бенчли и при пътуването напред по линията. Мистер Борлингейм ми обясни всичко след лекцията. Това беше старовремският му подход в опита да ме съблъгни. Не му се отвори парашутът, но аз поне хванах мъничко от теорията на времето. Каза ми, че когато се пренасяш назад по линията, можеш да се върнеш напред само толкова, колкото си скочил първоначално, като се добави абсолютното време, прекарано назад по линията. С други думи, ако скочиш от 20 до 2059 година да речем, пролетта на 1801 година и преживееш в унази епоха 3 месеца, можеш да се пренесеш напред по линията само до 20 юни 2050 година. Няма как обаче да скочиш в август 2059, нито пък да изскочиш до 2159 или чак 20590. Няма абсолютно никакъв начин да скочиш в собственото си бъдеще. Не знам защо е така. Мистер Берлингер им отпусна бледата си длан върху коляното ми и обясни набързо каква е теоретичната основа, но аз бях прекалено заед да отблъсквам ухажването му, за да схвана нещо. Всъщност, въпреки усилията на Дажани през следващите три лекции да ни набия в главите как действа ефектът на Бенчи, все още не съм съвсем сигурен как работи всичко или защо, или дори дали работи. Понякога ме изпълва подозрението, че само съм сънувал. Както и да е, в текущото време няма 22 мъдажани, защото при всяко негово принасяне до момента на разпъването, той винаги е скачал обратно в текущото време в момент, предшестващ следващото му пътуване към миналото. Друго не би могъл и да направи. Ако пътуваш назад по линията през януари, прекараш две седмици в по-ранна епоха и се върнеш, задължително е да се озовеш в януари или най-късно в февруари на годината, от която си потеглил. И ако не ти предстои нов скок до март, няма как твоите различни времеви веси да се препокрият. Затова гажани, придружаващ туристи до Голгота, винаги си оставаше същият от гледна точка на хората в текущото време. В другия край на скока обаче се натрупваха към две години новци, защото той се принася от различни точки в текущото време към една и съща точка в онова време. Това се случва с всеки, който често пътува към все същия момент назад по линията. Ето ви го парадокса на темпоралното натрупване. Задръжте си го за вас, ако щете когато не си измъчвах ума с подобни парадокси, прекарвах си приятно времето в удоволствие, Както обикновено. по край сам винаги се навъртаха в изобилие дашни момичета. В тези дни аз все гледах да се пъхна между краката на някоя. Направо маниакално. Атаките към поредните женски слабини запълваха цялото ми свободно време. Струваше ми се, че нощта е пропиляна направо, ако не съм направил поне една поредна крачка надолу по този хлъзгав склон. И нито веднъж не ми хрумна, че си струва усилията да потърся връзка с особа от противоположния пол, която да е малко по-задълбочена от прословутите 15 см. Онова, което хората наричат любов. Аз си бях плитко умен и заваян младък, не ме интересуваше някаква си любов. Кой знае, може и да не съм бил толкова плиткоумен. Вече опитах, що е то любов и хич не се виждам по-щастлив от това. По-точно сега съм много по-зле. Разбира се, никой не ми е внушавал да се влюбя в жена, която живее назад по линията. Лейтенант Брус Сандерсън от времевия патрул дойде един ден при нас, за да ни обясни какви опасности крие дързостта да посягаме на неприкосновеното минало. Лейтенантът изглеждаше подобаващо. По-висок мъж от него не съм виждал, както и по-широки рамене или по-ръвести челюсти. Когато влезе, повечето жени в групата мигновено преживяха оргазъм заедно с мистер Чудник и мистер Борингейн. Лейтенантът застана разкрачен, почти опрял град в стената, винаги готов да се справи с заплахите. Униформата му си беше. Късата му коса червенеше. Очите му си нееха бездушно. Даже ни, самият той сред съгрешилите, самият той пострадал от усърдието на времевия патрул, се изсули в един ъгъл на стаята и отстъпи катедрата. Забелязах как стрелка шеле и пенанта с злобни погледи за тъмните си очила. И така, подхвана Сандерсън, вие вече знаете, че нашата извънредно важна работа е да опазим текущото време неприкосновено. Не можем да позволим всякакви случайни промени на миналото, защото това ще обърка напълно нашето настояще. Затова имаме времевия патрул, който наблюдава цялата територия назад по линията и се грижи всичко да се е случило според правилата. Длъжен съм да добавя, Бог да благослови онези, които са създали със закон времевия патрул. Амин, промърмори Дажани, комуто се полагаше разкаяние. Трябва да знаете, че не се радвам много на работата, която ми се пада, на търтива и пенантът. Е, всъщност, се радвам, защото според мен най-важната работа, която може да се падне на един човек, е да се храни текущото време непокътнато. Но когато призовавам Божията благословие над хората, решили да имаме времевия патрул, правил го, защото на тези хора дължим опазването на всичко истинско, добро и ценно в нашето съществуване. Знаете ли какво би могло да се случи, ако нямаше времеви патрул? Какво биха могли да сторят съвестните водени? Нека ви дам няколко примера. Да се върнат в миналото и да убият Исус, Мохамед, Буда, всичките ни велики религиозни водачи, докато още са били деца и не са имали време да ни дадат своите прекрасни и вдъхновяващи идеи да предупредят най-големите престъпници в нашата история за очакващите ги несполуки и така да им позволят да надхитрят съдбата, за да навредят още на човечеството. Да откраднат съкровищата на изкуството от миналото и да попречат на милиони хора през вековете да им се насладят да се захванат с мошеннически финансови далавери и да докарат до фалит милиони невинни инвеститори, които не са имали информация за бъдещите цени на акциите. Да подхвърлят лъжливи съвети на великите владетели, за да ги подмамят към ужасни клопки. Споменавам всички тези примери, приятели мои, защото те са се случвали наистина. Всичко това е съхранено в архива на времевия патрул, ако ще и да не ви се вярва, през април 2052 година млад мъж от Букурещ се здобил нелегално с таймер и се прехвърлил в 11 година от новата ера, за да отрови Исус Христос. През октомври 2043 година жител на Берлин се върнал в 1945 година и спасил Адолф Хитлер малко, преди руските войски да навлязат в града. През август 2049 година жена от Ница скочила в епохата на Леонардо да Винчи, откраднала недовършената Мона Лиза и я скрила във вилата си на брега. През септември 2055 година един мъж от Нью-Йорк се промъкнал в лятото на 1929 година и натъпал почти милиард в спекулации. През януари 2057 година професор по военна история от Квебек се прехвърлил в 1815 година и пробутал на британците измислици, които представил за френските стратегически планове. Така силите на Наполеон нанесли поражение на Дук Уелингтън в битката при Ватерло. Почакайте малко. Чух се да го прекъсвам. Наполеон не е победил при Ватерло. Христос не е бил отровен през 11 година. Ако миналото наистина е било променено, както твърдите, както и не сме усетили последствията в текущото време. Аха! Възкликна лейтенант Сандесън. По-майстърско аха! Не бях чувал през живота си. Променливостта на миналото, приятелю, ето я два края щом миналото може да бъде променено дори веднъж, значи може да бъде променено много пъти. Ето че стигаме до ролята на времевия патрул. Да разгледаме случая на побъркания човек, който уби младия Исус. Вследствие на това потрясаващо владеяние не се появи християнството и Римската империя почти масово прие юдаизма юдейските управни цифри успяха да предотвратят рухването на империята през 4 и 5 век от новата ера по нашето летогроене, като я превърнаха в монолитна теократична държава, наложила господството си в цяла Западна Европа. Но на изток не възникна Византия, тези територии се управляваха от Иерусалим под влиянието на отцепническа еврейска секта. През 10 век една опустошителна война между силите на Рим и на Иерусалим направо заличи цивилизацията, така тюркските номади завладяха Европа, и Азия и започнаха да градят тоталитарна държава, която до 21 век се превърна в най-потисническата в цялата история на човечеството. Ето ви пример колко разрушителна може да бъде намесата в миналото. Да, казах аз, но Лейтенант Сандесън ме изгледа с мразовита усмивка. Каните се да отбележите, че в действителност не живеем под смазващо тюркско иго. Съгласен съм с вас. Структурата на нашето настояще бе спасена последния начин. Убийството на младия Исус бе установено от времеви куриер, който отпътува назад по линията в края на април 2052 година, за да придружи група туристи, желаещи да присъстват на разпъването на кръста. Когато групата отишла на мястото в съответния момент, заварила екзекуцията на двама кръпци, никой обаче не бил чувал за Исус от Назарет куриерът уведоми незабавно времевия патрул, а ние започнахме да търсим кога е възникнал парадоксът. Времевата линия на Исус бе проследена от раждането му до ранното детство и не открихме промени. Но нямаше и следа от такъв юноша. Разпитахме съседите и накрая се добихме с сведения, че е умрял внезапно и загадъчно през 11 година. След това беше лесно да установим наблюдение и да проследим пристигането на нелегалния пътешественик във времето. Според вас как постъпихме тогава? Всички вдигнахме ръце. Лейтенантът кимна на мистер Чудник, който побърва да се изяви. Арестували сте престъпника 5 минути преди да даде отровата на Исус, за да предотвратите промяната на историята, и сте го върнали напред по линията, за да го съдите. Сандесън се усмихна снисходително. Грешите. Позволихме му да даде отровата на Исус. Надигна се гълчава. Мъжът от времевия патрул продължи благо. Както несъмнено знаете, най-тежката присъда във забранена намеса в събитията от миналото е смърт, единственият случай, в който днешните закони допускат смъртно наказание. Но преди да бъде наложено такова необратимо наказание, необходими са неоспорими доказателства. За това, щом бъде установено престъпление от този вид, Временият патрул позволява то да бъде извършено и го записва незабелязано. Но как? Възмути се Мирда Далесандро, това помага миналото да остане неизменно. Аха! Пак възкликна лейтенантът. Щом имаме направен по правилата запис как е извършено престъплението, можем да издействаме незабавно произнасянето на присъда и разрешение да я изпълним. И това бе сторено. Следователите от патрула се върнаха с доказателствата в нощта на 4 април 2052 година, когато желаещият да убие Исус се бе отправил към миналото. Представиха доказателствата пред пълномощниците на времевия патрул, които дадоха заповед престъпникът да бъде екзекутиран. Екипът по изпълнение на присъдата бе изпратен в дома на престъпника, където конфискува незаконния тайнер и го умъртви безболезнено един час преди замисленото пътешествие в миналото. Така този човек бе заличен от потока на времето и основното русло на миналото бе съхранено, защото той не бе извършвал такова пътешествие, Исус продължи да живее, за да проповядва вярата си. По този начин, като установяваме незаконни промени и премахваме предварително извършителите им, преди да са пътували назад по линията, ние опазваме неприкосновеността на текущото време. Колко хубаво, рекох си аз. Лесно е да ме залъжат. Но ми издаде Сандро, неуморната размирница, ме се с тадлани, когато лейтенантът и кимна, започна. Все пак искам да изясним нещо. Може да се предположи, че когато вашите хора от патрула са се върнали в април 2052 година с доказателства за престъплението, те са попаднали в променен свят под владичеството на тюркски диктатори. Къде биха намерили в този свят пълномощници на времевия патрул? Къде биха намерили дори самия убиец? може би е престанал да съществува поради собственото си престъпление, защото чрез убийството на Исус е дал ход на поредица от събития, заличила собствените му прадеди. Впрочем може и самото пътуване във времето никога да не е било изобретявано в света, където Исус не е живял. Така в мига, когато Исус е бил убит, всички патрули и куриери, както и туристите са станали нещо невъзможно и са изчезнали. Лейтенант Сандерсън не изглеждаше доволен. Вие предлагате да разгледаме няколко интересни вторични парадокса. Опасявам се, че във времето, с което разполагам, не бих могъл да отговоря изчерпателно. Но ето ви по-кратък отговор. Ако времевото престъпление през 11 година не бе засечено сравнително бързо, обсегът на промените наистина би се разширил през столетията и накрая би преобразил цялото бъдеще вероятно би предотвратил откриването на ефекта на бенчи и появата на самия времеви патрул, а това би причинило възникването на върховния парадокс, както го наричаме, пътуването във времето само се прави невъзможно, но в действителност неизмеримите потенциални последствия от отравянето на Исуста и не възникнаха, защото престъплението бе установено от времевия куриер, посетил Голгота. Събитието е трябвало да се случи през 33 година от новата ера, т.е. само периодът между 11 и 33 година е бил въседнат от деянието промените, предизвикани от липсата на Исус през периода, са били незначителни, защото огромното влияние на Христос върху историята започва дълго след разпъването му. А величаването на престъплението имаше обратно действие и премахна дори малките промени през периода от 22 години. Двете десетилетия бяха откъснати и изтласкани в друга времева линия, която ми е недостъпна и на практика не съществува. Основната, истинската времева линия беше възстановена в целостта от 11 година до настоящето. Мизда Алесандро не мирясваше. Това ми прилича на порочен кръг. Не е ли било задължително върховният парадокс да възникне по цялата линия още в мига, когато Исус е бил отровен? как изобщо са продължили да съществуват патрули и куриери, камо ли пък да помнят как би трябвало да изглежда миналото. Струва ми се, че е немислимо да съществува начин за заличаването на времево престъпление, с толкова всеобхватни последствия, че да предизвика върховния парадокс. Забравяте, а може би още не знаете, отговори Сандерсън, че пътешествениците във времето, които са назад по линията в момента на извършване на времево престъпление, не могат да бъдат засегнати от каквато и да е промяна в миналото, защото са се отделили от своите времеви матрици. Пътешественикът е носещо се по линията мехурче от текущо време, откъснато от матрицата на континуума, недостъпно за преобразованията на някой парадокс. Това означава, че всеки от намиращите се назад по линията може да наблюдава и да поправи изменение в истинското минало, той запазва спомените си и за временното неправилно състояние, и за своята роля в поправенето му. Разбира се, всеки пътешественик, който напуска убежището на времевия преход, става левин, щом се върне в отправната точка напред по линията. Иначе казано, ако се върнете назад по линията и убиете своя дядо, преди да се е ожено, няма да изчезнете незабавно, защото ефектът на ни ви предпазва от въздействието на парадокса. Но в мига, когато се върнете в настоящето, дори няма да сте съществували никога, тъй като заради извършената от вас промяна на собственото ви минало вече нямате времева връзка с настоящето. Сега ясно ли е? Не казах си, но примълчах. Мир Далесандра упорстваше. Значи при прехвърлянето хората са защитени от. Наричаме го парадокс на времевото изместване. От парадокса на времевото изместване. Те са като в капсула и докато пътешестват, могат безпрепятствено да сравняват видяното с онова, което помня на истинското време, и при необходимост да се намесват, за да възстановят нормалния ред, ако е бил променен. Да. Защо? Защо изобщо са защитени? Знам, че се връщам към все същия въпрос, но... Лейтенант Сандесън въздъхна. Защото ако бъдат засегнати от промяна на миналото, докато самите те са в миналото, това би означавало възникване на върховния парадокс. Пътешественик във времето да промени епохата, която е създала пътешествията във времето. А това е още по-парадоксално от парадокса на времевото изместване. Съгласно закона за по-малките парадокси, се налага парадоксът на времевото изместване, тъй като е по-незначителен. Сега проумяхте ли? Не, но... Боя се, че не мога да се спирам на това по-подробно, прекъсна я патрулният. Не се съмнявам обаче, че мистер Гаджани ще разгледа въдълбочено тези проблеми в следващите лекции. Сандесън се подсмихна гадничко на Гаджани и се изсули припряно. Както можех да се обзаложа предварително, Гаджани нито разгледа въдълбочено любимите парадокси на Мигдале Сандро, нито изобщо стигна до тях. Измисляше хитроумни уловки, за да отплесне разговора в друга посока всеки път, когато тя подхващаше темата. Можете да бъдете спокойни, заяви той, че миналото бива възстановено всеки път, когато някой го промени. А хипотетичните светове, създадени от незаконната промяна, прекратяват съществуването си ретроактивно в момента, когато извършителят бъде възприян. Ето ви го обяснението. Нищичко не обясни проклетникът. Но по-добро обяснение не чухме. 12. Не пропуснаха да ни внушат невеличимо и правилото, че добрите промени в миналото също са недопустими дефекти хора били елиминирани, защото се опитали да убедят Ейпрингъл да не припарва до театъра унази вечер, или пък да внушат на Джак Кенеди да позволи, за Бога, бронираният прозрачен покрив да бъде сложен на колата. Изтребват ги също като убийците на Исус или спасителите на Хитлер защото в структурата на текущото време е също толкова смъртоносно да помогнеш на Кенеди да изкара целия си президентски мандат, както да помогнеш на Хитлер да съгради на ново третия райх. Промяната си е промяна и ако ще да е от най-добри подбори, пак може да има непредсказуеми катастрофални резултати. Само си представете, каза ми даже че ако Кенеди не е бил убит през 1963 година, не би се стигнало и до ескалация на войната във Виетнам, започната от неговия приемник. Така хиляди войници и офицери биха останали живи. Да речем, че някой от тях, който е трябвало да въдиме през 1965 или 1966, е останал жив, бил е избран за президент на щатите през 1992 година и е започнал война с атомни оръжия, която е унищожила цивилизацията. Виждате ли защо дори уж най-благоприятните промени на миналото трябва да бъдат предотвратени? Виждахме. Отново и отново. Толкова пъти ни накараха да видим възможните ужасяващи последици, че ни наплашиха до побъркване от постъпването в службата на времето, изглеждаше неизбежно рано или късно да сторим нещо назад по линията, което да ни навлече гибелния гняв на времевия пътъл. Не се тревожи за това, успокои ме сам. Ако им слушаш приказките, ще си помислиш, че наказват със смърт по милион пъти всеки ден. Ама не ми се вярва, че имало и 50 на екзекуции за времеви престъпления през последните 10 години. И всички ликвидирани са били истински изроди от онези, чиято свещена мисия в живота е да убият Мохамед или нещо подобно. Ако е така, как времевият пътъл успява да опази миналото от промени? Не успява, натърки сам. То непрекъснато е подложено на промени въпреки усилията на времевия пътъл. А нашият свят защо не се променя? Променя се. Поманичко, увери ме сам. Ако някой времевико и е дадено Александър Велики антибиотици и му помогне да доживее до преклонна възраст, промяната е толкова недопустима, че времевият патрул ще я примахне, Но има и какви ли не други случки. Кориери спасяват изгубени ръкописи, чукат се се Катерина Велика, отмъкват по някоя вещ, за да я продадат в друга епоха. Нали твоят наставник даже ми е продавал парченца от истинския кръст. Разкрили са го, но не са го екзекутирали. Просто са го отстранили за известно време от изгодните пътувания и са го натикали да изнася лекции. А за повечето дребни намеси никой не научава. Погледът му се плъзна много значително по неговата колекция. Навлезеш ли за маята, Джуд, ще научиш, че ние постоянно се набъркваме в миналото. Всеки път, когато времеви колие настъпи мравка 2000-летия преди новата ера, той променя миналото. Но ние оцеляваме някак. Тъпите копилета от времевия патрул беднат за големи структурни промени в историята, не се занимават с дреболиите. Без друго не могат. Патрулните не стигат, за да се справят с всичко. Но това означава, възразих аз, че натрутваме постепенно конкретни изменения в историята, зрънце по зрънце, тук мравчица, там пеперутка и това натрупване може някой ден да предизвика значителна промяна, но тогава никой не би успял да проследи всички причини и да възстанови миналото, каквото трябва да бъде. Точно така. Не виждам това да те безпокои, подхвърлих насам. Че защо да се безпокоя? Да не притежавам света? Какво не засяга, ако историята бъде променена? ще те засегне, ако върви промяната се окаже, че ти никога не си съществувал. Джуд, има по-важни неща на този свят. Например, да се кефиш на всеки изживян ден. Не се ли плашиш, че някой ден може просто да изчезнеш? Все някой ден ще изчезна, напомни сам. Без никакво може. Рано или късно. До тогава ще се забавлявам. Яш, и се весели, хлопе, Остави вчерашните дни да се наместват както им скине. 13. Щом ми набиха в главите правилата, пратиха ни на трудни пътешествия назад по линията. Разбира се, всички ние вече бяхме посещавали миналото, преди да започнат лекциите, провериха дали нямаме някакви психични затруднения при скокове във времето. Сега пък искаха да наблюдаваме как работят куриерите, затова ни присъединиха към туристическите групи. Разделиха ни, за да бъдем най-много по двама с всеки шестима или осмина туристи. За да не се охарчат излишно, щяхме да се пренесем в минали събития в самия нью За да ни направят свидетели на битката при Хейстингс, би се наложило първо да ни откарат в Лондон. Пътешествията във времето не включват преместване в пространството. Задължително е да се намираш на мястото, което искаш да достигнеш в миналото, преди самия скок. Нью се чудесен брат, но в историята му не е имало чак толкова много важни случки. Не ми го побира умът защо някой е готов да плати много внушителна сума, за да потегли назад по линията на това място, когато горе-долу за същите пари би могъл да гледа подписването на декларацията на независимостта, превземането на Константинопол или убийството на Юлий Цезар. Службата на времето обаче осигурява прехвърляне във всяко значимо историческо събитие, е, в определени граници, наложени от морала, за която и да е група от поне на туристи, които си платят за удоволствието. Мисля си, че местните патриоти на Нью Орлианс имат пълното право да се любоват на миналото на своя град, щом така им харесва. И така мистер Чудник и мис Алесандро се прехвърлиха в 1815 година, за да стискат палци на Андрю Джаксън в битката в Нью Орлианс. Мистер Берлингер и мистер Оливейра бяха е пратени в 1877 година, за да повяпат как местните хора изритват от града навляците от север, домъкнали се след гражданската война. Мистер Хочки и мисис Нота Бене се принесоха в 1803 година да видят как щатите присъединяват територията на Луизиана, след като я купуват от французите ами с че аз се върнахме назад по линията в 1935 година да видим убийството на Хюйланг. Убийствата обикновено приключват съвсем набързо, а никой не пътува в миналото само за да присъства на малко стрелба. Службата на времето предлагаше на тези хора петдневен престой в Луизиана през първата половина на 20 век, а прострелването на главатаря трябваше да бъде връхната точка в тази екскурзия. Имахме шестима спътници, три заможни семейни двойки от Луизиана, всички на около 60 години. Единият от мъжете беше адвокат, вторият – лекар, а третият голям шеф с е енергийната компания на щата. Времевият куриер с нас подхождаше чудесно за водач на тези видни особи, зализан и безличен тип на име Магисън Джефесън Монро. Наричайте ме Джеф, предложи той, когато се запознахме. Имахме няколко срещи за напътствия, преди да потеглим. Това са вашите таймери, каза ми Джеф Монро изобщо няма да ги отдаляте от тялото си. Щом си ги сложите в службата на времето, не ги махате, докато не се върнем напред по линията. Къпете се с тях, спите с тях, носите ги и когато. А, осъществявате всякакви интимни действия. Предполагам, че причината е очевидна и за вас за хода на историята ще бъде разрушително, ако някой таймер попадне в ръцете на човек от 20 век. Затова не отделяте устройствата от телата си нито за миг. Лъже, обясни ми сам, когато повторих указанията пред него. Как, подяволите, човек назад по линията ще знае какво да прави с таймера. Истината е, че понякога туристите трябва да се изнесат и много чевръсто от някой момент, за да не бъдат линчувани, например. Куриерът не може да си позволи риска някой от тях да е оставил таймера си в хотела. Само, че не смее да им каже това. Таймерите, които Джеф Монрон не отдаде, се различаваха малко от онзи, който носих при пробните си скокове във времето със сам. Не можехме да ги управляваме, защото бяха запечатани и се задействаха само от кариера. Разумно решение, службата на времето не би допуснала туристите да се шляят сами в миналото. Нашият кориер обясняваше надълго и на широко какви последствия може да има внасянето на промени в миналото и ни умоляваше да не си търсим белята. Не говорете, освен ако някой не ви заговори, но и в такъв случай бъдете пестеливи в думите си. Не използвайте жаргон, няма да ви разберат. Възможно е да разпознаете други пътешественици във времето. В никакъв случай не ги заприказвайте и не ги поздравявайте, пренебрегвайте и всякакви знаци на внимание от тяхна страна. Ако някой наруши тези указания, дори и съвсем невинно, разрешителното му за пътуване във времето може да бъде отменено незабавно и той ще бъде върнат тутък си напред по линията. Разбрахте ли? Кимнахме сериозно, а Джеф Монеро добави. Представете си, че сте преоблечени християни, промъкнали се тайно в мека, свещения брат на мюсюлманите. Не сте възстрашени, докато не бъдете разкрити, но ако хората наоколо научат какви сте, загавни сте в гравата. За ваше добро е да си затваряте устите, докато сте назад по линията. Разглеждайте, без да приказвате. Нищо няма да ви сполети, ако не привлечете вниманието към себе си. Научих от сам, че туристите твърде често си търсят белята с хората назад по линията, колкото и да се стараят техните куриери да избягват такива происшествия. Понякога куриерът успява да вълаже положението с умело подметнати думи, например, обяснява на засегнатите, че чужденецът всъщност е смахнат. Друг път не е толкова лесно и куриерът е принуден да заповяда незабавна евакуация на всички туристи. Той обаче е длъжен да остане, докато не изпрати всичките си повереници в безопасност напред по линията, това неколци на кориери вече са загинали при изпълнение на дълга си. В най-оплесканите случаи се намесва времевият патрул, отстранява нехайния пътешественик от екскурзията и така предотвратява нежеланите последствия. Сам ми каза, един годат няк може направо да се побърка от място, когато в последния момент се появи патрулен и му заяви, че няма да участва в скока, защото ще направи страхотен газ в миналото. Просто не им стига умът да разберат. Обещават да се държат добре и за нищо на света не искат да повярват, че обещанията им нищо не струват, защото постъпката вече е записана и архивирана. Лошото с повечето тъпи туристи е, че не умеят да мислят в четири измерения. И аз не умея, сам, промогморих смутено. Ще се научиш, на търти пан. Иначе лошо ти се пише. Преди да попаднем в 1935 година, ни подложиха на кратък хипнокур за обществото по онова време. Натъпкаха ни данни за Великата депресия, новия курс на Рузвилт, ролята на сина им Клан Лонг в политиката на Луизиана, издигането на Ким Лонг, неговата програма с поделено богатство, с която искал да взема от богатите и да дава на бедните, връждите му с президента Франклин Делана Рузвилт, мечтата му самият той да се кандидатира за президент през 1936 година, дръзкото му пренебрежение към традициите, обаянието му на демагог. Научихме и достатъчно дребои за живота през 1935 знаменитости, шампионати, състояние на борсата, за да не се чувстваме безнадежно объркани. Накрая ни облякоха според модата от 1935 година. Подхилвахме се и подмятахме шедички, докато се печехме един пред друг с тези старовремски одежди. Джеф Монерон ми проверяваше и помняше на мъжете да следят панталоните им винаги да са закупчани, а на жените, че е немислимо да си показват гърдите от зърната надолу. Неуморно ми предупреждаваше, че ще попаднем в епоха с строги мрави, когато невротичното потискане на желанията се е смятало за добродетел, а приличното в нас свободно поведение би било заклеймено като грешно и безсрамно. Най-после бяхме готови. Отведоха ни горе в надземния Норилънс, защото не би се отравило добре на здравето ми да скочим от някое подземно ниво, което не е съществувало в миналото. Службата на времето поддържаше стая в сградата на един пансион, откъдето се извършваше прехвърлянето в 20 век. Потегляме назад по линията, оповести Мадисън Джеферсън Монаро и включи нашите таймери. 14. Изведнъж се озовахме в 1935 година. Не забелязахме никакви промени в мърлявата стая, където бяхме, и все пак знаехме, че сме назад по линията. Носехме тесни обувки и смешни дрехи, имахме истински банкноти и монети, защото тук никой не би се съгласил да платим с пръстовите си отпечатъци. Човекът, подготвил екскурзията, ми бе запазил стари в голям хотел на брега на канала точно до френския квартал. Джеф Монаро ми предупреди за последен път да не се набиваме на очи и ми поведено там. Потоците от автомобили ми се сториха фантастично гъсти за година, в която уж имало депресия, а шумотевицата беше стъписваща. Вървяхме нехайно двама по два мъже в номера отпред. Улехме се във всички посоки, но това не би настроило никого подобрително. Местните хора сигурно щяха да помислят, че сме туристи, изтърсили се току-що от Индиана нищо в любопитството ми не подсказваше, че сме се изтърсили току-що от 2059 година. Тибодо, товарят от енергийната компания, не можеше да се опомни от гледката на кабелите на долиците, опънати от стълб към стълб. Чел съм за това, повтаряше той, но все не ми се вярваше. Жените си бъбреха неспирно за модата. В този горещ, задушен се стенурийски ден всички наоколо се бяха покрили с плат от шията до глезените. Жените в групата не можеха да го проумеят. Никой от нас не бе свикнал с истинска влажна жега, такива условия са недопустими в подземните ни градове, а само смахнатите се качват горе, когато климатът се вкисне чак толкова. Потяхме се, задъхвахме се. И в хотела нямаше климатици, май още не бяха изобретени. Джеф се заеда ни на стени. Щом се подписа в регистрационната книга, администраторът, естествено, той беше човек, а не компютърен терминал, удари по звънеца и призова с крясък цяла ряг дружелюбни чернокожи пикола, които налетяха да разнесат багажа ми по стаите чух мисис Биенвен, съпругата е на адвоката, да му шепне. Как мислиш, те роби ли са? Не и нали тук. Скаста Скастрия той. Робите са били освободени 70 години по-рано. Администраторът май дочу разговора им. Питах се какво ли си е помислил. Куриерът бе решил аз и мис Чембър да спим в една стая. Обясни, че ми е регистрирал като мистър и мисис Елиот, защото не било разрешено двойка без брак да се настанява заедно в хотел, ако ще и да са в една и съща туристическа група. Флора ме изгледа с бледичка, но обнадеждена усмивка и каза. Ще се престорим, че имаме временна връзка. Монаров пи яростен поглед в нея. Тук няма да говорим за обичаите напред по линията че те нямат и временни връзки в 1936. Мъкнете! Изсъска той. Подредихме си нещата, изкъпахме се и излязохме да разгледаме града. Отидохме на Бейзин Стрит и послушахме доста приличен примитивен джаз. После се преместихме на Бърбън Стрит да пинем и да вяпаме стриптиз. Заведението беше претъпкано. Всички се изумихме, че зрели мъже и жени седят цял час, понасядо лъткавата музика и замърсения въздух, просто за да дочакат някакво момиче, което ще свали някой от дрехите си. Когато тя се съблече най-после, на ведната на гърдите й останаха малки лъскави конусчета, а на повиса – триъгълно парченце плата. Ако някой проявява толкова сериозен интерес към голотата, може да види повече в обществената баня. Разбира се, напомняхме си, че това е време на потисната, полузадушена сексуалност. Питиетата и каквото още си поръчвахме се трупаха в обща сметка, винаги я плащаше Джеф Монро службата на времето не искаше неопитни туристи да боравят с непознати за тях валути, освен ако не е абсолютно неизбежно. Освен това куриерът отпъждаше ловко пиендета, налитащи към трупата, наред с трусяците и проститутките, както и останалите предизвикателства към нашите умения да се справим с неудобни ситуации през 1935 година. Не е лесно да си куриер, отбеляза Флора Чембърс. Но я си помисли колко можеш да пътуваш, и то безплатно, възразих аз. Ние бяхме скъписани от грозотата на хората назад по линията. Разбирахме, че тук няма генетични центрове, не познават козметичната микрохирургия, ако през 1935 година бяха чули за естетична генетика, щяха да я сметнат за фашистко или комунистическо посегателство срещу правото на свободните хора да имат грозни деца и въпреки това не успявахме да изненадата изненада оплахата си от штръкналите уши, белезите от шарка, разкриваните зъби, издутите носове, от всички тези непрограмирани и нередактирани индивиди. И най-невзрачният в нашата група беше същинска видеозвезда в сравнение с онова, което се смяташе за нормално през 1935. Съжалявахме ги, че са затворени да прекарат живота си в своята въдушаваща, мрачна епоха. Когато се прибрахме в хотелската стая, Флора смъкна дрехите си, просна се погрътна леглото с широко разтворени крака и извръщя. Изчукай ме. Пияна съм. И аз бях малко пиян, затова я изшуках. Мадисън Джефесън Монаро бе отпуснал предпазливо на всеки от нас по една чаша алкохолна напитка за цялата вечер. Колкото и да се изкушавахме, не ни разреши да си поръчаме втора, така че се задоволихме с безалкохолно. Не би си позволил риска да изтървем някоя опасна приказка под въздействието на алкохола, опят, с който изобщо не бяхме свикнали дори една чаша се оказва достатъчно да развържа езиците на неколцина и да разбърка мозъците им. Изпускаха думички, които щяха да ми навлекат меда, ако някой ми подслушваше. Аз се стъписах, когато видях хората от 20 век да се наливат с алкохол, без да падат без съзнание. Свиквай спиенето, подканяше ме сам това е любимата му ушачка в повечето времена назад по линията. Развивай поносимостта си към него, иначе ще си имаш проблеми. Други няма ли е? Очудих се аз. Ще намериш тревица тук-там, но нищо наистина психеделично. Никъде няма да откриеш смърталници. Научи се да пиеш, джут. Научи се да пиеш, по-късно през нощта Джеф Монро се отми в нашата стая. Флора се въргаляше в дълбоки унес на изтощението, но двамата Джеф си говорихме дълго за трудностите в работата на кариера. Той се оказа голям симпатия, колкото и да беше заливан и безличен. Май си харесваше работата. Неговата специалност бяха щатите през 20 век и съжаляваше само, изчезвата на досадните екскурзии, свързани с убийства. Никой не иска да види нищо друго, оплака се Джеф. Далас, Лос-Анджелис, Мемфис, Нью-Йорк, Чикаго, Батънаруш, Кливленд, до втръсване. Не мога да ти опиша колко ми се гади вече да се троирам в тълпата на онзи наглес, да соча прозореца на шестия етаж и да гледам онази нещастна жена върху задния капак на колата поне историята с Хюйлонг не е чак толкова посещавана. Но в Далас през онзи ден се натрупаха 20 на мой варианта. Хората не искат ли да видят и щастливите времена пред 20 век? А имало ли е такива? По-любопитствах аз. 15. Закусихме в прибренън, Вечеряхме в Триентлон, разходихме се в парка и се върнахме в стария град да разгледаме катедралата на площад Джоксън. после отидохме на брега да се полюбуваме на Мисисипи. Освен това посетихме киносалон и гледахме червен прах с Клайд Гейбо и Джин Харлоу, отмихме се за малко в почтата и в обществената библиотека, накупихме си вестници, те са разрешени като сувенир, и се наслушахме на радиостанции. Джеф ни повози с автомобил под найм. Предложи и на нас да шофираме, но ние се ужасявахме от идеята да седнем зад двулана след като видяхме сложните манипулации по смяната на предавките, и то в движение. Вършихме разни други неща, присъщи на 20 век. Направо попивахме духа на времето. После заминахме за бата на руж да видим как ще бъде убит сенатор Лонг. Пристигнахме в града на 7 септември, събота, и се настанихме в най-изискания хотел, както твърдеше Джеф. Имаше сесия на щатското законодателно събрание и Партор от Хюи бе дошъл от Вашингтон да дърпа югите. Размотавахме се безцелно до неделния следобед, когато Джеф ни заведе да видим най-голямото шоу. Той си бе сложил термотластична маскировка. Неговото розово, нормално лице сега имаше белези и не сгражда от едникъв оттенък. Имаше и мустаци под носа си, а на носа – големи тъмни очила, които сякаш бе взел назаем от гажа ми. За трети път туристи тук, обясни Миджев. Няма да е много добре, ако някой забележи трима неразличими близнаци в коридора, където възстреляха жми. Напомни да не обръщаме никакво внимание на другите двама Джеф Монро, които бихме могли да върнем близо до мястото на убийството. Само той с белезите, мустаците и очилата си беше нашият куриер, до нези не биваше и да припарваме. По свечеряване тръгнахме нехайно към великанската 34-етажна сграда на штатския парламент и се вмъкнахме вътре поредните зърбачи, дошли да се възхитят на творението на Хюи, погълнало 5 милиона долара по тогавашните цени. Джеф на всеки няколко секунди проверяваше времето. Посочи ми място, откъдето щяхме да виждаме добре, но нямаше да пострадаме от заблуден кошум. Нямаше как да не забележим и други туристи, зали небрежни пози наблизо. До една група стоеше мъж, който несъмнено беше Джеф Монро. Друга група се бе скупчила около мъж със същото телосложение, който обаче носеше очила с метални рамки и имаше голяма тъмна бенка на едната буза. Много се стараехме да не подлеждаме към тези хора. И те най-усърдно се занимаваха с същото. Човъркаше ме мисълта за парадокса на натрупването. Според мен всеки, който някога би се пренесъл назад по линията, за да гледа убийството на Ким би трябвало да е тук в момента, може би хилядни тълпи, които се блъскат за по-добро местенце отпред. Да, ама имаше само няколко десетки, дошли от 2059 или от по-ранна година. Защо останалите не бяха тук? Нима времето беше толкова гъвкаво, че все същото събитие можеше да се разиграва безкрайно, всеки път за все по-многобройна публика. Ето го, прошепна Джеф. Главатарят вървеше забървано към нас, следван по петите от охраната си. Той беше нисък и Пълничок, с червендалесто лице, чип нос, оранжева коса, месец и бърни и дълбока ямичка на брадичката. Внушавах си, че мога да доловя силата на характера му, и се пипах дали не се заблуждавам сам. Когато ми доближи, той се почеса по задника, каза нещо на мъжа отляво и се закашля. Костюмът му беше малко омачкан, косата – леко разрошена. Подготвени от нашия куриер, ние знаехме откъде ще се появи убиецът. Чак когато Джеф промърмори сигнала, не и по-рано. Извихме го, за да видим как доктор Карловски Вайс се отдели от гъмжилото, пристъпи към сенатора и притисна към корема му пистолет 22 калибър. Стреля веднъж. Изненаданият Хюи се просна по гръб смъртно ранен. Телохранителите му мигом извадиха оръжията си и застреляха убиеца. По пода се разтекоха лъщящи локви кръв. За червените телохранители ми изгутваха и изблъскваха. По-назад, по-назад, по-назад. Това беше. Събитието, което дойдохме да видим, свърши. Изглеждаше не съвсем истинско, като инсценировка на стара история, добре замислено, но посредствено изиграно триизмерно шоу. Находчивостта, вложена в представлението, ни впечатли, но значението на видяното не ни потресе. Дори когато наоколо свиреха клашуми, не беше напълно реално за нас. Само че клашумите си бяха истински и ако ни бяха улучили, щяхме да умрем истински. А за двамата мъже, паднали на полирания пот, събитието беше непоправимо истинско. 16. Участвах в още четири подготвителни пътувания, преди да ме утвърдят като времеви куриер. Всички скокове пак бяха в района на Нью Орлианс. Опознах историята на това място далеч по-добре, отколкото можех да си представя. При третата екскурзия попаднах в 1803 година, когато щатите купили Луизиана. Аз бях единственият стъжант. Имаше седми на туристи. Нашият колие беше на коре, нисък мъж с сурово изражение. Когато споменах името му пред сам, той прихна и стърси. Онова долно типче ли? Че какво му е долното? Преди водеше туристи в Ренесанса. Само, че накрая патрулът го спипа да се прави на сводник, пробутвал туристки в леглото на Чезаре Борджия дамите му се отплащали щедро, че заре, също. Глонакоре се оправдал, че просто си вършил работата, нали мацките искали по-интересни преживявания в епохата и подобни глупости. Не му се разминало. Изтеглиха го тук и го насъдиха на екскурзията с покупката на Луизиана. От куриера искали се да надзирава сексуалния живот на туристите. Очудих се аз. Не, но от него не се очаква и да поощрява лудориите им в други епохи. Аз обаче открих, че човекът, поощрявал лудори и в други епохи, е доста симпатичен мошеник. Коре не беше красавец, но излъчваше такава всеядна сексуалност, че нямаше как да не му се възхитя. А в неговата неуморна загриженост за собственото му благополучие дори долавях някакъв хищен чай никой не ръкопляска на дебнещ джетчия, затова пък мнозина насърчават отявлените разбойници. А Сидмо Коре си беше тъкмо такъв понрав. Освен това се отличаваше с вещина в работата си като куриер. Мъкна ни умело в Норлианс през 1803 година като холандски търговци, дошли да преценят шансовете си на местните пазари нищо не ни застрашаваше, ако не се натъкнем на истински холандец, а прикритието премахваше всякакви съмнения в странния ни говор. Обикаляхме града, навлекли неудобните дрехи от началото на 19 век, и се чувствахме като актьори, избягали от репетиция на историческа пиеса. Носит ни развеждаше с хъст. Скоро знах, че преуспява и в финансовите операции с златни доволни и испански монети по 8 реала. Изобщо не се опитваше да скрие от мен какво върши, но не подхващаше разговор за това и аз не успях да промея заплетените подробности. Може би се възползваше от променливия обменен курс. Знам само, че разменяше щатски сребърни долари, срещу британски златни глинери, с които пък купуваше френски сребърни монети при изгодна отстъпка, а нощем се срещаше по бреговете на Мисисипи с карибски пирати, за да им пробута френските пари срещу испанско злато и сребро. Не научих какво трябваше в доволните реалите. Не схванах и как извлича печалба. Най-правдоподобната ми догадка гласеше, че се опитва да събере колкото може по-разнообразни монети, за да ги продава на колекционери напред по линията. Струваше ми се обаче, че това е твърде просто обяснение за машинациите на такъв находчив хитрец. Той не пожела да обясни, а аз не се престраших да попитам. Сир беше неуморен и в секса, което не е необичайно за куриер туристките са разрешено лов, наставляваше ме сам. Самите те направо ми се нахвърлят. Както на времето в белите ловци в Африка. Но аз разбрах, че сидбо на хора не се задоволява само с жадни за романтични преживявания туристки. В една късна вечер от нашия престой в 1803 година аз си блъсках главата над неясно за мен правило и отидох в стаята, насих за съвет. Почуках на вратата и той подвикна. Влез. Влязох, той обаче не беше сам. Млада жена с леко мургава кожа и дълга черна коса се излежаваше в постелята гола, плъснала от пот, задъхана стегнатите ми гърди стърчаха, макар и големи. Извинявай, промърморих. Не съм искал да се натрапвам. Глупости. Възмя се сит. За сега привършихме. Не си ми прекъснал. Това е Мария. Здравей, Мария, поздравих стеснително. Тя се изкикоти пиянски. Сити заговори на креолското наречие и момичето пак се ухили надигна се от леглото, направи изящен гол реверанс и смънка. Бонсуар, мусил. После се просна по лице бавно и елегантно. Самата прелест, а? Гордо изрече Сид. Наполовина индианка, наполовина испанка, наполовина французойка. Пини си Глътнах от манерката, която ми подаде, и подхвърлих. Половинките не станаха ли много? Мария си пада по крайностите във всичко. Ясно. Запознах се с нея миналия път, когато водих туристи. Така нагласям нещата, че да и се радвам по-малко всяка нощ, без да лишавам и другите си аз от удоволствието. Все пак, Джуд, не мога да знам предварително още колко ще водя по този проклет маршрут, но защо да не си прекарвам приятно всеки път, когато идвам назад по линията? Разумно ли е да говориш така пред? И една думичка не знае на английски. Абсолютно безопасно е. Мария се размърда и изпъшка. Сит си взема неката и изля малко ром на гъдите й. Тя пак се разкикоти и започна да разтърква течността за него. Все едно беше вълшебен балсам за растеж на гъдите. Не че момичето имаше нужда от такъв балсам. Много е страстна, отбеляза Сид. Не се и съмнявам. Той каза нещо и Мария се надигна тромаво. Пак пристъпи към мен. Годите й се полюшваха като към банди, Лъхаше и на ром, и на поход. Протегна неуверено ръце към мен, но отново загуби равновесие и се отпусна на дъщения пот. Лежеше и се кискаше. Искаш ли да я опиташ? Предложи Сид. Остария да те изтребне, заведи я в стаята си и се позабавлявайте. Подметнах шедичка на интересните болести, на които момичето може да е преносител. Случват ми се и такива нелепи прояви на придячивост. Блона корена изгледа презрително. Нали си вакциниран, от какво има да се плашиш? Да, срещу тиф, дифтерит, жълта треска и още какво ли не, но сифилис с хас. Чиста е, повярвай. Впрочем, ако са ти толкова опънати нервите, направи си баня в мига, когато се върнеш напред по линията. Си вдигна рамене. Ако и такива неща те плашат, може би е по-добре да не ставаш куриер. Не съм. Видя, че аз нямам нищо против да спя с нея, нали? Джот, ти за обикновен глупак ли ме смяташ, или за невероятен тъпанар? Щях ли да легна с сифилитичка? И отгоре на всичко да я предложа на тебе след това? Е, само за едно би трябвало да се безпокоиш, натърки той. Взели си хапчето. Хапчето ли? Хапчето, главецо. Ежемесечното. О, да. Ами да. Разбира се. Това е абсолютно задължително, когато пътешестваш назад по линията. Не може да се шляеш из миналото и да заплождаш прародителките на други хора. За такова нещо времевият патрул направо ще те размаже по пода ще ти се размине безнаказано, ако се сближаваш по един или друг начин с хората назад по линията, малко невинен бизнес, малко невинни креватни удоволствия, но за нищо на света не бива да правиш бебета. Чакна нали? ли? То се знае, сит. Въпомни, това, че си търсил малко развлечения в миналото, не означава да поемам риска от огромна промяна на историята като разбъркам, например, генетичните линии. Постъпвай като мен, хлопе. Не въбравяй за хапчетата. Сега вдигни Мария и се умитайте от тук. Вдигнах Мария и двамата се уметохме. Тя изтребня бързичко в моята стая. Не знаеше и думичка на език, който аз разбирах. И аз не знаех думичка на език, който тя разбираше. Въпреки това се спогодихме чудесно макар че бе родена два века и половина преди мен, изпълнението й си оставаше безупречно. Някои неща не се променят кой знае колко. 17. Щом заслужих честа да бъда времеви куриери малко преди да отпътувам, за да водя туристи по византийските маршрути, сам ме изпрати с великолепен купон. Покани едва ли не всеки го, когато познава Индониен Ориенс, и успяхме да се натъпчем някъде в двете му стаи. Там бяха момичетата от смъркалницата, дойдали безработен автор и декламатор на поезия на име Шияницу, който говореше в петостъпен ямб. Имаше петима шестима от службата на времето, продавачка на брънчилки и штуро зелено косо момиче, което работеше в генетичен салон, и разни други сам бе поканил дори Флора Чембърс, но тя замина спешно предишния ден, за да води група на опустошаването на Рим от варварите. На влизане всеки получаваше гранчилка и се разгорещихме бързо. Броени мигове, след като хоботчето на гранчилката се опря в ръката ми, Почувствах как съзнанието ми се разширява подобно на надут балон и накрая тялото ми не можеше да го задържи, направо ми опъваше кожата. Чух припукване и се зареях. И останалите преживяваха същото. Освободени от оковите на плътта, ние се носехме под тавана с мъглица от ектоплазма и се наслаждавахме на изискани усещания. Пуснах еха пипала да се увият около рещите се очерпания на Бетси и Хелън. Порадвахме се на тройно, безметежно, психедалично сливане. От поне хиляда звукови генераторчета в стените се разнасяше музика, а таванът, който всъщност беше екран, си стоеше настроен на канал за абстракции, за да въсили въздействието. Много мила сцена. Нажалени сме, че ни напускаш, нежно редеше Генито. Отсъствието ти отваря бездна. Но по цял свят открива се пред тебе, щом потропаш. Продължи в същия дух поне пет минути. Накрая поезията му стана вдъхновяващо еротична. Жалко, че не запомних тази част. Трехме се все по-възвишено. Сам се вихреше като домакин и не позволяваше никой да се спихне дори за минута. Неговото огромно черно тяло блестеше от мъглата. Млада двънка от службата на времето си бе домъкнала ковчег, прекрасна изработка, тапициран с куприна и с всевъзможни санитарни удобства. Напъхаха се вътре, за да ги гледаме по видеоканал. После и всички останали го пробвахме по двойки и по тройки, падна голям смях при някои съчетания. Моя партньорка беше продавачката на брънчилки и както се бяхме разгорещили, повторихме веднага. Момичетата от смъркални сата танцуваха за нас, а трима куриери, двама мъже и крехка надлед млада жена с хермелинова препаска, направиха очарователна демонстрация на биологична акробатика. Научили стъпките в кносос, където гледали древни критски панци, после просто ги приспособили към съвременните вкусове, като мъкнали сношения в най-подходящите моменти. По време на тяхното изпълнение сам раздаде на всички сетивни миксери. Включихме си ги и бяхме завладени от прекрасна синестезия. Този път за мен осезанието се превърна в аромати. Галев хладното дупе на бед си издишвах усанието на априлски юнак. Стиснах куп купчилет и надуших морски прибой при прибив. Плъвнах пръсти по драпавата повърхност на стената и гробовете ми се изпълниха с замайващия мирис на на лаборова гора. Пренастроихме миксерите и звуците се преобразиха в допир. Келън дишаше страстно в ухото ми аз напитвах гладък мъх. Музиката ревеше от стените като потоци гъста сметана. Шияницо започна да стене бели стихове и пробождащите ритми на гласа му стигаха до мен като ледени пирамиди. Опитахме и бойкотии с цветове и вкусове. От всички наслади, изобретени през последното столетие, несъмнено предпочитам сетивния микс. Емили, момичето от генетичния салон, дойде при мен. Тя беше слаба, сякаш гладуваше, скулите изтърчаха, но под разрушената метла на зелената и коса не гледаха най-красивите пронизващи зелени очи, които бях виждал. Макар че се друсаше с всичко, което имахме на купона, изглеждаше хладнокръвна и издържана. Скоро открих, че съм се заблудил. Тя пак се беше. Слушай внимателно какво ти казва, посъветваме сам. Отреенето става ясновидка. Сериозно ти говоря, истинска е, а не шарлатанка. Тя валитна към прегръдката ми. Задържах я неуверено, докато устата и търсеше моята. Зъбите захапаха лекичко устните ми. Ние се свлякохме полека на килима, който избръмча тихо от докосването ми. Емили носеше наметка от ивици медна плетка, събрани при шията. Аз затърсих търпеливо гъдите ми под дрехата, а тя изрече с кух глас на пророчица. Скоро ще потеглиш на дълго пътешествие. Така е. Ще поемеш назад по линията. Вярно. В. Византион. Да, столицата на Византия. Там не е място за старци. Провикна се някой от другия край на стаята. Младите се прегръщат, птичките и от подърветата. Византион. Смънка изтощена танцорка, проснала се разкрачена до петите ми. Владните ковачници на императора. Изпищяше геницо. Дух подя дух. Ковачниците разбиват потока. Пламъци, що не се хранят с наръчи дърва, нито под ги е разпалила стомана, войска и на императора се изпълнател щаха, вметнаха. Треперещата Емилина усапа по ухото и заяви. В Византион ще намериш съкровената си мечта. Сам ми каза същото. И там ще я загубиш. Ще страдаш, ще съжаляваш и ще се покайваш, няма да си същият както преди. Звучи сериозно, промърморих. Пази се от любовта в Византион на дявола и пророчицата. Пази се! Пази се! Челюстите, що захапват, ногтите, що хващат. Пеешеше Геницо. Обещах на Емили, че ще бъде много предпазлив. Но светлината на ясновидството угасна в очите й. Тя се подпря да седне, примигна, усмихна се смутено и попита. Ти кой си? Бедрата изтискаха лявата ми блан купонът е в моя чест. Аз съм жълтеният. Не те познавам. С какво се занимаваш? Времеви курьер съм. Е, ще бъда. Утре заминавам, за да започна работа. Май си спомням. Аз съм Еневи. Да, знам. Работиш в генетичен салон, нали? Някой ти е говорил за мен. Малко. Какво вършиш там? Раздалителка съм, Изолирам ген. Виж сега. Ако някой има гена за рижа коса и иска да го предаде на децата си, но той е свързан, да речем, с гена за хемофилия, аз отделям нежелания ген и го примахвам. Изглежда твърде трудно, отбелязах. О, не, стига да знаеш какво правиш. Има 6-месечни подготвителни курсове. Тъй ли било? Работата е интересна, опознаваш отблизо хората по това какви искат да бъдат децата им. Знаеш ли, не всеки се стреми да вложи в тях подобрения. Получаваме и невероятни молби. Май зависи какво разбираш под подобрения, промърморих. Е, има си общо прияти норми за външността. Смятаме, че е по-добре да имаш гъста лъскава коса вместо никаква. По-добре е мъжът да бъде висок 2 метра вместо един. И е по-добре да имаш равни зъби, а не криви. Но какво би казал за жена, която идва при нас и иска да я проектираме син, чието тести си да не са слезли в твърдичката? Че защо някому би хрумнало да иска такова момче? Не и е допадало, че ще се занимава с момичета, когато порасне. И изпълни ли му бата Молбата беше с цели две точки под допустимия минимум според индекса в генетични отклонения. Длъжни сме да препращаме всички подобни молби до съвета за генетичен надзор. А те дали биха я одобрили? В никакъв случай. Не разрешават такива вредни мутации. Ясно, горката жена ще си има момченце с нормални топки. Емили се подсмихна може да отиде при нелегалните генетични касапи, ако толкова иска. Те са готови да направят всичко за всеки го. Не си ли чувал за тях? Май не съм. Те стъкмяват крайните мутации за авангардно настроената ден. Децата с хиляди и успи, децата с 20 пръста на ръцете или онези с кожа на ивици като зебри. Нелегалните ще разбърникат всеки ген срещу съответната цена. При тях е страхотна скъпотия. Но те са напиращата от бъдещето вълна. Нима. Ковнетичните мутации ще се наложат, няма как иначе, просвети ме мили. Не ме разбирай неправилно, нашият салон никога няма да се захване с такива неща. Но това е последното поколение на еднообразие в историята на човешката раса всевъзможни генотипи и фенотипи, ето какво ми предстои. В очите ми искри внезапно безумие и аз се досетих, че бавно действаща брънчилка се е развилняла във вените и през последните минути. Тя се притисна в мен и прошепна, какво ще кажеш за тази идея, хайде да си направим бебе още сега, аз ще го проектирам наново в салона след работно време, ще вървим в крак с модните тенденции. Съжалявам, пих си хапчето този месец, отвърнах аз. Нищо, нека все пак опитаме, настоя тя и нетърпеливо пъхна ръка в панталона ми. 18. Добрах се до Истанбул в навъсен летен следобед и експресна капсула ме превози над Босфора до местния клон на службата на времето, който бе разположен на азиатския бряг. Градът не се бе променил особено след последното ми идване миналата година. Нямаше нищо изненадващо в това. Истанбул не се е преобразявал неузнаваемо още от времето на Кемала Ататюрк, т.е. от преди 150 години. Все същите си скъви здания, все същата старовремска плетеница от улички без табели, все същите мърляви оттенъци на всички цветове и все същите ми морета, устремили се към небето на добавилка. Аз се възхищавам безмерно на джамиите. Те показват, че турците поне в нещо ги бива. Но за мен Истанбул е въплъщение на черния хумор, прикрил кастрените останки от моя любим Константинопол. Съхранилите се тук там къщето от византийския брат са истинското вълшебство, не джамията на султан Ахмет или Сюлеймание. Докато предвкусвах как ще видя скоро Константинопол жив, без никакви турски чапаници, а едва не се подмокрях от блаженство. Службата на времето се бе настанила в тентуриста, вдъхваща страхопочитание сграда от края на 20 век, далеч от босване има практика точно срещу турската крепост Румели Хисар, от която завоевателите затягали бавно примката около града през 1453 година. Очакваха ме, но въпреки това заседнах за 15 минути в своето, заобиколен от разгневени туристи, които се оплакваха от някакво прецакване в графика. Мъж, чието лице се бе наляло с кръв, крещеше. Къде има терминал? Искам да въведа всичко това официално в компютъра. Секретарка витна уморено ангел, че му повтаряше с отпаднал глас, че всичко казано от него се записва до последното кричене. Двама напети великани в униформата на времевия патрул си пробиваха път невъзмутимо през навалицата с мрачно застинали лица мове, несъмнено заети единствено смисли за друга. Лесно си представих как възклицават безмълвно. Аха! Аха! Клещава жена с подобна на клин физиономия притича към тях, размаха някакви документи под градичките и ми се развика преди 7 месеца потвърдих тези резервации, да. Веднага след коледа беше това. И сега те ми казват. Патрулните продължиха, без да забавят крачка. В свалието влезе търговски робот, който продаваше лотарини билети. След него се вмъкна изморен, се турчин с омачкано черно сако, който предлагаше меденки намазен поднос. Възхитих се на бъркотията, сякаш замислено Генри. Не се разсърдих обаче на избавлението си. Ориенталец, който можеше да мине за братовчет на милия ми наставник на Джиндаджани, ми се представи като спирал с протопополос и побърва да ме изведе през врата, която не бях забелязал до този момент. Трябваше да влезете отстрани, поклати глава той. Моля да ме извините за забавенето не научихме веднага, че сте тук. Той беше на 30 на години, пълен, загладен, с черни очила и изобилие от мели зъби. Докато се стрелкахме нагоре в шахтата към стаята за отдих на куриерите, той попита. Още не сте работили като куриер, нали? Нито веднъж. Сега ще ми е за пръв път. Ще се влюбите в тази работа. Особено в византийските маршрути а самият Византион. Как да намеря думи? Той събра молитвено пухкавите си длани. Сигурно го чувствате поне мъничко. Но само душата на грък като мен може да откликне изцяло. Византион. Ах, Византион. И аз съм грък, осведомих го. Той рязко спря движението ми в шахтата и вдигна очилата на челото си. Не сте ли Джотсън Даниел или от трети? същият е съм. Че това да не е гръцко име. Фамилията на майка ми е Пасинирис. Родена е Фатима. Дядо ми по майчина линия е бил кмет на Спарта. Той пък по майчина линия произхожда от рода майка Винис. Ама ти си ми като град. Възкликна Спирос Протопополос. Оказа се, че шестима от останалите деветима кариери по тези маршрути или са родени в Гърция, или имат гръцко потекло. Имаше и двама германци, Чешел и Меламед. Десетият беше тъмнокосият испанец Капи Страно, който след време, увлечен в пиенето, сподели за права батуркина сред предците си. Може би си измисли това, за да се настроя презрително към него, той определено си падаше по мазохизма. Петима от колегите ми бяха назад по линията, четирима, в текущото време на Истанбул поради грешката в графика, причинила такава вряза в слаието. Протопополо сме представи, Меламед, Капистрано, Папас, запознайте се с Алиот. Меламед беше го соляв и криеше лицето си зад гъста брада с пясъчен оттенък. Папа си имаше хлътнали бози, тъжни очи и увиснали нали, мустаци. И двамата бяха на около 40, Капи страно изглеждаше малко по-млад. На голям екран бяха изписани заниманията на останалите от екипа. Кеша, Колетис, Тластирас, Метаксас и Гомпес. Гомпес ли? Очудих се аз. Баба му е била чиста линка, увери ме протопополос. Петимата се бяха разпръснали в диапазон от 10 столетия, колети с 1651 година. Петне, метокса с 606 г. Петне, иначе казано в 408 и 1453 година не е. Другите между тях. Когато се вгледах в екрана, Колетис се премести по линията с повече от век. Скочили са дъвя под мунтовете, промови Меламет, а капи страно кимна въздишка. Папа ми свари силно кафе. Капи страно отвори бутилка турска ракия, която ми беше трудничко да понеса. Той ме тупна насърчаващо по рамото. Пи, пи, нищо по-добро няма да опиташ през последните 15 века, Спомних си съвета на сам да се науча да пия и преглътнах на сила, но купнех за трева, за брънчилка, за смъркане, каквото и да е, но да е свястно. Докато си отпусках душата с новите съратници, в стаята влезе патрулен. Не използва скенера, за да получи достъп, дори не почука. Просто хълта. Не може ли поне веднъж да се държиш учтиво? Изръмжа папас я си го начукай, отговори патрулният. Седна тежко и разкупча горните копчета на униформената слива. Беше егариец с космати гъди, от шията му висеше златна веришка. Нова ли е? Вирна брадичка към мен. Джотелият, представих се аз. Куриер. Дай Ван Дам. Патрулен. Огромната му рука обгърна дланта ми. Гледай да не те спипам да правиш глупости назад по линията. Нищо лично, но аз съм си гадно копеле. Много е лесно да ни намразиш, защото сме неподкупни. Внимавай да не се увериш в това от собствен опит. Това е стаята за почивка на куриерите, обади се жлъчно капи страно. Няма нужда да ми го напомняш, сопна се вандам. Ако щеш, вярвай, но мога да чета да не си станал куриер изведнъж. Толкова ли ви е неприятно, че съм дошъл да си почива при противниковия отбор? Патрулният се ухили, почеса се по гърдите и надигна бутилката. Изля гърлото си доста ракия и се оригна звучно. Господи, що за скапан ден? Знаете ли къде бях днес? Майна никого не му покаше, но той продължи. Самия ден си загубих с проклетата 1962. Проверявах всеки етаж на смотания е Истанбулски хютън за двама за подобрени времеви престъпници, които ожвъртали търговия с незаконно пренесени ценности според сведенията домъквали златни монети и римска стъклария от 1400 година преди настоящето, за да ги продават на американски туристи в Хилтън, после влагали парите на босата и кътали печалбите в швейцарска банка, за да си ги харчат в текущото време. Господи, ами че така могат да натрупат милиарди? Купуваш акции на съществуващи днес фирми в година, когато стоиността им е паднала, и накрая ще излезе, че притежаваш е целия свят. Възможно е, но ние нищо подобно не открихме в целия скапан Хилтън само какви ли не съвсем законни сделки, извършени в онова време. Майната им. Той пак засмука бутилката. Началниците да си проверят осведомителя. И сами да си търсят престъпниците. Това е стаята на почивка на куриерите, повтори Капистрано. Патрулният не му обърна внимание. Най-сетне се изнесе пет минути по-късно и аз попитах. Всички ли са като него? Този е от възпитаните, отвърна полос. Повечето са долни простаци в сравнение с него. 19. През първата нощ изкарах на сън курс по византийски гръцки. Когато се събудих, не само можех да си поръчам гозба, да си купя туника и да съблъгня девица на местен жаргон, но знаех и някои изрази, от които мозайките в света София биха паднали за срамени от стените. По време на следването си в Харвард, Йейл и Принстън не бях научил тези фрази. Хипнокурсовете са голяма работа. Но още не бях готов да започна самостоятелно като куриер. Протопополос се грижеше за графика през този месец и реши да бъде в капи страна при първото пътешествие в Византия. Ако всичко минеше както трябва, щяха да ме пуснат да водя туристи след няколко седмици. Византийските маршрути са сред най-популярните от всички, които службата на времето предлага, и са стандартна процедура води от всяка група туристи на коромясването на император, на състезание с колесници в хиподрума, на освещаването на света София, на плечкосването на града по време на четвъртия кръстоносен поход и на въвземането му от турците. Такава група остава назад по линията 7 дни. Двуседмичната екскурзия включва всичко това заедно с пристигането на първите кръстоносци в Константинопол, бунтовете през 532 година, бракосъчетание на императори двете и по-незначителни събития. Куриерът сам избира коромясването, императора и състезанието. Целта е да не допринасяме за парадокса на натрупването, като въдръсти някой ден с прекалено много туристи. Общо взето, групите посещават всеки важен период от Юстинян до турското нашествие, макар да сме предупредени да не ги водим години на филми земетресения. Строго ни е забранено, под затлаха да бъдем величени от времевия патру, да припарваме до периода на чумата през 745 747 година. През последната си нощ, в текущото време бях толкова развълнуван, че не можех да мина. Едната причина да настръхвам беше страхът ми да не се изложа някак при първата си задача като куриер. Това е голяма отговорност, ако ще да имаш по-опитен колега до себе си. Боях се да не сбъркам непростимо. От мисълта, че ще се наложи да ме спасяват патрули, ми призбяваше. Ама че унижение? Повече обаче ме тревожеше самият Константинопол. Дали щеше да оправдае мечтите ми за него? Нямаше ли да ме разочарова? През целия си живот кътах в душата си образа на този златен, блестящ брат от миналото. И сега, когато ми оставаше съвсем малко да потегля назад по линията към него, аз треперех. Станах, штурах се из стайчката, в която ме настаниха, чувствах се изцелен и напреднат. Не биваше да прибягвам до дроги, не ми позволяваха и да запаля нещо, куриерите са длъжни да си прочистят главите на време преди скока без друго е незаконен анахронизъм да пушиш тревица на улицата пред 10 век. Капи страно ми бе дал остатъците от ракията, само че не намерих утеха в питието. Но той не чу как се блъскам в мебелите и дойде да види какво ме мъчи. Неспокоен ли си? Много. Капи страно ме убеди да излезем навън, за да си укротим нервите. Минахме през Босфора в европейската част на града и се залутахме на слуки по тихите улици в новите квартали, от двореца до Омабахче на брега до Стария Хилтън, по край такси и до Галата и е в същинския Истанбул. Вървяхме неуморно и ми се струваше, че сме единствените будни в града. Провряхме се през лабиринта на един пазар и попаднахме на улица, която водеше към света София. Постояхме малко пред величавото старинно здание. Запечатвах гледката в мозъка си с допълнително построените минорета, с по-късните добавки и се опитвах да повярвам, че сутринта ще видя църквата каквато е била, безнетежната властителка на града, която не дели по неволя огромния площад с чуждата прелест на синята джамия от среща. Ходихме неспирно, подминахме останките на хиподрума, заобиколихме топтапа и се насочихме към морето и старата крайбрежна стена. Утрото ми завари пред крепостта Ядиколе е в сянката на ронещото се византийско укрепление. Очите ми се затваряха. Турче на 15 на години ми поздрави любезно и попита първо на френски, после и на английски дали сме излезли да търсим нещо, стари монети, услугите на сестра му, хашиш, израелска валута, златни накити, услугите на брат му, красив кинин. Благодарихме му и казахме, че не търсим нищо. Момчето не се обезсърчи, а повика сестра си, която май беше на 14, но вече изглеждаше с 4-5 години по-голяма. Бедствена, подчерта мракът. Харесвате ли я? Хубаво тяло, а? Вие какви сте, американци, англичани, германци? Ето, погледнете, а? Той изръмжа заповедно и тя разкопча блузата си, за да покаже стегнати закръглени гърди. На връзчица между тях се поклащаше тежка бронзова монета, византийска, може би форис. Взрях се по-отблизо, Момчето не лъхна на чесън, осъзна изведнъж, че не гъдите, а монетата е събудила любопитството ми и без засечка смени тактиката. Харесваш стари монети, а? Намираме много, вгърне под стената. Почакай тук, ще ти покажа, става ли? Той хукна на някъде. Сестрата на чумерено закупча блузата си. Двамата с капи страна си тръгнахме. Момичето закрачи подирени, подвикваше ни да чакаме, но щом изминахме 20 на метра, тя загуби интереса си към нас. След час се върнахме с капсула в службата на времето. Закусихме и се преоблякохме, дълги коприлени туники, тримски сандали, лети на метала. Капи страна ми връчи тържествено таймера. Аз вече боравих умело с машинката, наместих я върху кожата си и почувствах шеметен прилив на мощ. Знаех, че сега мога да се прехвърля във всяка епоха и няма да ми търсят сметка за това, стига да не забравям неприкосновеността на текущото време. Капи страна ми намигна. Назад по линията, обяви той. Назад по линията, кимнах аз. Слязохме долу да се срещнем с нашите 8 туристи. 20. Мястото във времение скок в византийските екскурзии е почти винаги площадът пред Света София. Чувствахме се малко неловка в одеждите си, докато ни возеха на с микробус. Бяхме на площада малко преди 10 сутринта. По-обикновени туристи, дошли просто да разгледат Истанбул, вървяха на малки тълпи между огромната катедрала и близката джамия Султан Ахмед. Капи страно и аз проверихме дали таймерът на всеки е на мястото си и дали туристите са си набили в главите правилата за пътешествениците във времето. В групата имаше двама млади хубавци от Лондон, две германски учителки вид на девственици и две по-възрастни семейни двойки американци. Всеки бе минал през хипнокурса по византийски гръцки и за около два месеца щеше да го говори с лекотата на роден език. Въпреки това трябваше да напомняме на американците и на едната германка да говорят само на гръцки. Скочихме. Усетих мимолетната загуба на представа къде съм, на прехвърлянето назад по линията. После се опомних и установих, че съм напуснал Истанбул, за да попадна в Константинопол. Градът не ме разочарова. Нямаше ги мърлявите цветове. Нямаше ги миноретата. Нямаше ги джамиите. Нямаше ги турците. Небето беше синьо, въздухът и чист. Стояхме на големия площад, Августелма, пред света София. Отвясно, където трябваше да бъдат невзрачно сиви делови средища, веднъж ширнали се поля. Пред мен трябваше да бъде синята фантазия на джамията Султан Ахмед, но видях струпани на гъсто ниски мраморни дворци. страни от тях се издигаше едната стена на хиподрума. Хора в пъстри роби, сякаш избягали от византийска мозайка, ходиха из просторния площад. Завъртях се на пети, за да съзерцавам за пръв път света София без минаретата. Нямаше я. На мястото и видях увъдлените руини на непозната правоъгълна базилика. Каменните стени едва се крепяха, покрив нямаше. Трима войници прибрямваха в сянката на фасадата. Обърках се. Капи страно подхвана монотонно. Върнахме се 16 столетия назад по линията. Годината е 408. Дойдохме да наблюдаваме шествието по случай кръщението на сина на император Аркадий, който един ден ще седне на трона под името Теодосие в Римско. За днес, на мястото на всеизвестната света София можем да видим развалините на първоначалната базилика, построена по времето на император Констанций, син на Константин Велики, и отворена за богомолци на 15 декември 360 година. Тази сграда е опожарена при размирици на 20 юни 404 година и както виждате, възстановяването и още не е започнало. Тя ще бъде построена на ново 30 години напред по линията от император Теодосни Спара Римско и ще я видите при следващия мискок. Елате насам последвах му, все едно сънувах, турист, като другите осмива. Капи страно вършеше цялата работа на куриер. Разказваше бито, но разбираемо за мраморните палати пред нас, зародиш на големия дворец. Не успявах да напасна гледките с черпежите, които бяхме разглеждали в Харвард. Обяснението беше просто, аз бях изучавал по-късния, процъфтяващ град от епохите с Адюстинян. Отдалечихме се от брега и дворците към жилищен квартал, където домовете на богаташите с обширните им дворове се смесваха хаотично с беднящите колиби под тръстикови покриви. Накрая излязохме на месата, широката церемониална улица, по която се редяха дюкяни. В чест на кръщенето на престолонаследника бяха украсени с копринени драпери, обшити с златни нишки. Всички жители на Византион бяха тук, тълпяха се рамо до рамо в очакване на грандиозното шествие. Продавачите на огощения печелеха добре. Надушвахме печени бутови ребърца, зяпахме серди, отрупани с сирена, ядки и непознати плодове. Една от германките си призна, че е огладняла. Капи страно се възмя, купя мешки шишчета във всички и плати за тях с лъскави медни монети, за които някой нумизмат ми дал цяло състояние. Едно от мъж ми продаде вино от огромна охладена амфора, позволи ми да пием направо от черпака. Щом търговците наоколо се усетиха, че сме податливи клиенти, десетки от тях се скупчиха около нас. Предлагаха ни сувенири, захоросени сладкиши, видимо престояли твърдо сварени яйца, паници с осолени ядки, подноси с всевъзможна подозрителна карантина. Това беше истинското отдавнашно минало, шаренията от чудати стоки, вонята на пот и чесън от гъмжилото ми внушаваха, че сме много далеч от 2059 година. Чуждоземци ли сте? Попита ми брадат мъж, който продаваше малки глинени лампи. Откъде идвате? От Кипър? От Египет? От Испания, отговори Капи страно. Търговецът се окрокори, сякаш го уверявахме, че сме пристигнали от Марс. Испания. Испания, значи? Чудесно, да изминете толкова път, за да видите нашия брат, Той огледа изпитателно групата и вниманието му се прикова в русата, едър гърдиста Клотилда, по попищната от двете учителки. Твоята рубина да не е саксонка. Попитаме, докато я опитваше през широката роба. Ах, великолепно е! Ти си мъж с добър вкус. Клотилда ахна и откопчи тръвките му от бедрото си. Невъзмутимият капи на награби търговеца и го тласна толкова безмилостно в стената на близкия дюкян, че няколко лампи паднаха на кълдера и се натрушиха. Мъжът присви очи, но капи страна му засъска тихо и смървяващо, приковал го с страховит поглед. Не съм искал да оскърбя никого, оправда се търговецът. Помислиха за Рубиня примерно и още някакво извинение и закоцука на някъде. Клопио да се тресеше, но дали от възмущение или възбуда, не бих могъл да кажа. Спътничката Елиза май завиждаше малко. Нейната гола плът никога не бе опитвана от амбулантен търговец в Византия. Капи странно плю на земята. Можеше да стане неприятно. Винаги трябва да бъдем на штрек. Едно невинно нали, пощитване може твърде бързо да доведе до осложнения и същинска катастрофа. И другите продавачи се отдръпнаха. Намерихме си места почти на първата редица в тълпата, обърнала лица към улицата. Според мен новина не бяха местни хора и се питах дали виждам пътешественици във времето. Мислех си за момента, когато ние, идващите назад по линията, ще се наблъскаме в миналото допръсване. Ще запълним всяко вчера с самите себе си и ще изтикаме от него собствените си прадяди. Идват. Тревнаха хиляда гърла. Зазвучаха тръби в няколко различни тоналности. В далечината се показаха благородници, гладко обръснати и късо подстригани по-римски. Това все още беше град колкото на гърците, толкова и на римляните. Всеки беше пременен в бяла коприна, доставена с кервани от Китай на главоломни цени, премурмори капи страна. Византийците още не бяха откраднали тайната на коприната този късен следобед слънцето обряваше косо прекрасните дрехи и озаряваше шествието с такова сияние, че дори Капи страно, виждал неведнъж всичко това, се трогна. Благородниците на империята доближаваха бавно. Приличат на снежинки, прошет на мъж зад мен. Танцуващи снежинки. Измива се почти час, докато минат по край нас. Сграчаваше се след свещено служителите и видните особи възяха имперски гвардейци с запалени свещи, които блещукаха в сгъстяващия се сумрак като безброй звезди. Следваха ги още свещеници с хоругви икони, после един от принцовете с имперска кръв във вените си, понесъл за закръглено бебе, което някой ден щеше да бъде могъщият император Теодосий II Римско. Въдаде се и самият е Аркадий, облечен в императорски пурпур. Императорът на Византия, аз, Джъпсън Даниел от трети, стоях гологлав под небето на Византия в 408 година, докато императорът вървеше с развяващи се одежди по край мен. Въпреки, че монархът беше незначителният Аркадий, просто метка в историята между двамата теодосиевци, аз потръпнах. Настилката се юшна под краката ми. Да не си болен. Притеснено попита Клотилда. Вдишах пред зъби и се примолих на Вселената да възстине на място. Бях потресен, и то от Аркадий. Ами ако беше Юстинян, Константин, Алексий, сами разбирате, накрая видях и великите но до тогава се бях нагледал на какво ли не назад по линията и макар те да ме впечатлиха, не изпитах страхопочитание. Най-ясният ми спомен от Юстинян е как кихна. Но щом се сетя за Аркадий, чувам звучни тръби и виждам звездите да се въртят в небето. 21. През нощта се настанихме в приемница над злотния рък. Отвъд водата, където някой ден щяха да се издигат ярко осветеният хилтън и бизнес гради, имаше само непрогледен мрак. Страноприемницата беше внушителна дървена постройка с гостилница на първия етаж и огромни, неугледни стари за гости горе. Незнайно защо очаквах, че ще бъда принуден да спя на пода върху с снопове тръстика, но се оказа, че има някакви легла, чието дюшеци бяха напълнени с парцали. Туалетните бяха отзад на двора. Вани нямаше, предполагаше се, че ще използваме обществените бани, ако сме чак такива почитатели на чистотата. Десетимата се настанихме в една стая, но за щастие никой не се дразнеше от това. Когато се съблече, Клопил бе показа на всеки потъмняващите следи от опитването по нейното бяло бедро. Главатата и приятелка лизе пак се начумери, защото нямаше какво да покаже. Не спахме много тази нощ. Без друго беше твърде шумно, веселбата след кръщенето на императорския наследник се проточи почти до загоряване. А и кой би могъл да се унесе, като знае, че около него е светът в началото на Пети век. Предишната нощ, 16 века напред по линията, Капи страно ми бе помогнал доброжелателно да понеса безсъмието. Направи го отново. Аз се надигнах и застанах пред тесния процвет на прозореца, и погледът ми блуждаеше по празничните огньове из града. Щом ме забеляза, той дойде и каза. Разбирам те. Отначало самият идва трудно. Да. Да ти уредя ли жена за тази нощ? Не. Тогава да се поразходим. А можем ли да ги оставим сами? Кимнах към осмината туристи. Няма да се отдалечаваме. Ще стоим отвън, за да сме наблизо, ако нещо се обърка. Макар и натежало от влага, въздухът беше приятен. От към квартала на кръчмите се носеха лично думи от мръснишки песни. Тръгнахме натам, кръчмите още бяха отворени, пълни с пияни войници. Мургави проститутки предлагаха растуха. Едно момиче, едва ли навършило 16 години, имаше монета на връзчица между голите си години, Капи странно ме побутна с лакът и ми я потава. Прихнахме, Същата монета може би. Подхвърли той. Но на други гърди. Свиха мене. Може ли гърдите да са същите, казах, като се сетих в нероденото момиче, което ми бе предложено предишната нощ. Капи страна купи две ни магно гръцко вино и се върнахме в приемницата, Седнахме кротко долу да отпъдим темата с пиене. Почти през цялото време говореше само той. И неговият живот като на мнозина куриери беше пълен с обрат и лутане, разказът му се процеждаше полека между глътките. Каза, че произхожда от благородни испанци, споменава турската си прабаба месеци по-късно, когато беше несравнимо по-пиян. Ранен брат бедствената дъщеря на високо поставено семейство. Образование в най-добрите европейски университети а после – необясним упадък, загуба на амбиции, жена. Животът ми се прекърши, когато бях на 27, сподели Тати страна. Имах нужда да събрадя на ново личността си. Както можеш да се убедиш, не постигнах кой знае какви успехи. Продължи с историите на поредица от кратки бракове, набеди в престъпността, експерименти с халюциногенни дроги, пред които тревата и бръмчилките бяха самата невинност. Решил да започне работа като времеви кориер, за да не стигне до самоубийство. Седнах пред един терминал и подадох молба. Рекох си, че ако ме одобрят, ще бъда кориер. Ако не, ще изпие отрова. Одобриха ме и ето, сега съм кориер. Той допи виното си на един дъх в унази нощ го възприемах като чудесно съчетание от отчаян, трагичен романтик и разиграващ измислени драми Шарлопан. Разбира се, аз също бях пиян, при това твърди млад. Казах му колко съм възхитен, че търси своята същност, а тайничко си мечтаех да придобие умението да изглеждам толкова привлекателно съсипан, толкова интересно изгубен ела да се отървем от труповете, промърмори капи страно, що миното свърши. Метнахме глинените тани в златния рог. На изток небето просветляваше. Тръгнахме варно към приемницата и той промови. Знаеш ли, имам си хоби, да издирвам предците си. Лично проучване. Виж колко имена. Извади малък дебел бележник. Във всяка епоха, където се прехвърлям, аз търся свои прадеди и ги вписвам тук. Вече знам за стотици от тях чак до 14 век. Ти съзнаваш ли колко много са предпечите ми? Двама родители, всеки от тях с по двама родители и така нататък. Връщаш се само четири поколения назад, а прапрабабите и прапрадядовците ти вече са 32. Интересно хоби, признах аз. Очите му блеснаха. Не е само хоби. За мен е въпрос на живот и смърт. Чуй ме, приятелю. Когато животът ми дотегне повече от обичайното, необходимо е само да намеря един от тях, един е предостатъчен, и да го унищожа. Да речем, ще го убие още в детството му. И ще се върна в текущото време. И в този ми бързо, без никаква болка моят отечителен живот ще свърши, защото никога няма да е започвал. Но времевият помощ Безпомощни са, прекъсваме капи страно. Какво ще направят? Ако ме разкрият, ще ме заловят и заличат от историята за времево престъпление, нали? Ако пък не научат за престъплението, впрочем как биха могли? Значи съм се заличил сам. Каквото и да стане, ще ме няма. Това не е ли най-прекрасното самоубийство? Като отстраниш свой прародител, напомниш му, може да промениш много по-сериозно текущото време. Така премахваш своите братя и сестри, чичовци и мели, прабаби и прадядовци и всички техни братя и сестри. Само като премахнеш една единствена опора на миналото, той кимна мрачно. Това ми е ясно. Затова съставяме родословното си дърво, за да знам как най-добре да уредя собственото си изтриване от историята. Аз не съм Самсон, не искам да се боря само върху главата си. Ще търся стратегически най-изгодния човек за премахване, несъмнено ще си подбера грешник, защото не бих посегнал на истински невинните ще налича този човек и себе си така, че промените в текущото време да не са чак толкова страшни. Но ако сбъркам, патрулът ще надуши, ще ликвидира промените и ще ми осигури избавлението, за което купнея. Питах се дали не смахнат или само пиян. По малко и от двете, реших накрая. Идеше ми да му кажа, че ако толкова иска да сложи край на живота си, за всички ще е много по-лесно да скочи в Босфора и да се удави. В душата ми напираше ужас от мисълта, че службата на времето може да е пълна с такива като капи страно, че те от първия до последния умуват как да се вътрият по най-интересния начин, променяйки между другото и миналото стаята горе мъждивата светлина открояваше осмина, сгушени двама по двама. Възрастните съпружески двойки си спяха мирно и тихо. Двамата хубавци от Лондон изглеждаха запотени и разрушени от усилени педерастки забавления. За смяната Клопио безпеше, пъхнала рука между белите бедра на Лизе, чиято лява рука пък обгръщаше уютно стегнатата дясна гърда на приятелката си. Проснах се сам на постелята си и бързо потънах в сън. Скоро капи странно ме побутна и двамата събудихме останалите. Чувствах се на 10 000 години. Закусихме студено агнешко и излязохме да се разходим набързо в града. Повечето забележителности още не бяха построени или ги виждахме в най-ранния им вариант. Не се застояхме дълго попладне отидохме на ума за новия скок. Следващата ми спирка, обяви Капи Страно, е 532 година от новата ера, за да разгледаме града по времето на Юстинян и да станем свидетели на бунтовете, които го унищожават. Така става възможно изграждането на по-изтънчения и по-величествен град, заслужил си вечна слава. Отдръпнахме се в сянката на порутената първа света София, за да не стреснем някой минувач с изчезването на 10 души наведнъж. Аз настроих таймерите, капи страно ги включи едновременно. Прехвърлихме се. 22. Две седмици по-късно всички се върнахме напред по линията в 2059 година. Аз бях умаян и опиенен, душата ми пеше, пълна с Византия. Видях най откриняващите се моменти от цяло хилядолетие на величие. Градът от моите мечти оживява мен. Месо и вино от Византия минаха през корема ми. От професионалната гледна точка на кариер екскурзията мина добре, т.е. без излишни вълнения. Нашите туристи не се забъркаха в неприятности, нито подвъзникнаха парадокси, поне доколкото ми беше известно. Само една нощ имаше малка разправия, пияният до кръстосване на очите капи и странно се опита да съблъвни Клотилде. Изобщо не приемаше отказ и съблъвняването взе да се превръща в изнасилване, но аз успях да го откъсна от нея, преди ногтите и да издират очите му. Сутринта той не искаше да ми повярва. Трусата лебинка. Аз да съм паднал толкова ниско. Сигурно ти се е присънило. Настояваше, че трябвало да скочи 8 часа назад по линията, за да провери дали наистина. Въображението ми показва как тревият и странно се нахвърля върху пияното си аз и направо се втрещих. Наложи се да го разобедя прямо и нелюбезно, напомних му, че патрулът забранява да разговаряме с свои варианти от други отправни точки в текущото време. Заплаших да подам оплакване срещу него, ако се опита. Капи странно май ми се обиди, но поне се отказа. А когато се върнахме напред по линията и той написа поискания му отчет за моето поведение като куриер, се оказа, че ми дал най-високата възможна оценка. Научих това от протопополос. Следващия път ще бъдеш помощник на Метакса с едноседмична екскурзия, добави той. Кога ще потегля? След две седмици. Първо ти се полага почивка, забрави ли? А щом се върнеш от пътешествието с Метаксас, започваш самостоятелна работа. Къде ще прекараш почивката? Мисля си да отида на Крит или Миконос и да се повъргавам на плажа. Службата на времето задължава своите куриери да почиват по две седмици между поредните задачи. Не бива да се преуморяваме. А в свободното си време можем да правим каквото ни скине. Можем да разпускаме в текущото време, както си бях наумил, да се пренесем в миналото с група, водена от друг, или просто да скочим сами в епоха, която ми интересува. И никой не иска от нас да си плащаме за използването на таймера. Службата на времето поощрява куриерите да свикнат с всички епохи като с настоящето, а има ли по-добър начин от неограничените безплатни скокове? Протопополос изглеждаше леко разочарован, когато чу, че искам да трупам въдър по островите. Не искаш ли да направиш някой и друг скок? Подсказа той. Да си призная, тогава идеята да се нося сам из миналото не плашеше. Не бих могъл обаче да кажа това на Протопополос. Замислих се, след месец той щеше да ми повери отговорността за живота на неколци на туристи. Ами ако и този разговор беше част от проверката за моята пригодност, дали не искаха да се уверят, че ми стиска да отида в миналото сам. А протопополо явно чакаше някакъв отговор от мен. Като се замисля, проточих аз, защо да пропилявам шанса за опознаване на миналото. Ще надникна в Истанбул скоро след превземането на Византия. В група ли? Самостоятелно, от Сяков. 23. Скочих право в парадокса на едновременността. Първо се отмих в склада за костюми. Имах нужда от дрехи, подходящи за Истанбул през периода от 16 римско до 19 век. Вместо да ме натоварят с цял набор от какви ли не премени според менящата се през столетията моди, тетата ме облякоха като мюсюлманин, че да се вписвам в немалко епохи, проста бяла роба, най-обикновени сандали, дълга коса и малко проскувана младежка брада. За да имам джобни пари, снабдиха ме с богата колекция от злато и сребро за съответните векове, включително византи от гръцко време, сечени от различните султани монети и солидно количество венециански златни монети. Всичко беше напъхано в пояс, с който се припасах на таймера. монетите бяха разделени в джобчета по векове, за да не си прося белята, като предложа динар от 18 век на пазара през 16 век. Не поискаха да платя и за това. Службата на времето се снабдява непрекъснато с пари от различните епохи за удобство на своя персонал. Колиев, решил да прекара почивката си в миналото, има право само срещу подпис да получи всяка разумна сума, за да си купува каквото му е нужно. За службата тези пари без друго са като игрални жетони и запасите винаги могат да бъдат попълнени. Харесва ми тази система. Преди да потегля, изкарах хипно курсове по турски и арабски. Отделен за специални поръчки Мискалът има бързо самоличност, която да остане правдоподобна във всеки от вековете, които се канех да посетя. Ако някой започнеше да ме разпитва, трябваше да се представя за португалец по рождение, който още 10 годишен е бил пленен в открито море от алжирски пирати и възпитан като мюсюлманин на тяхна земя така бих обяснил несъвършеното си произношение и проуките в житейската си история. При лошия късмет да срещна истински португалец, което не беше особено вероятно, просто щях да твърдя, че не помня подробности от живота си в Лисабон и съм забравил имената на хората от семейството си. Ако си затварях устата, молих се с лице към мека пет пъти дневно и внимавах какво правя, не би трябвало да закъсам. Разбира се, при сериозна заплаха винаги бих могъл да избягам, като използвам таймера, но в службата на времето това се смята за постъпка на страхливец. Не е желателно и защото внезапното си изчезване бих оставил след себе си ярки спомени за магия. Цялата подготовка ми отне ден и половина. Накрая казаха, че мога да скоча, аз нагласих таймера на 500 година преди настоящето и се прехвърлих. Попаднах в 14 август 1559 година, 9 и половина вечерта. Владетел на империята беше великият султан Сулейман Първо Римско, чието царуване наближаваше края си. Турските войски застрашаваха мира в Европа, Истанбул се пръскаше по шевовете от заграбената плячка. Не можех да откликна на този град както на бляскавния Константинопол по времето на Юстиниан или Алексий, но това си беше субективна нагласа, която дължах на происхода, пристрастията и историческите си предпочитания. Погледнат обективно, Истанбул на Сулейман Първо Римско си беше забележителен град. Отделих половин ден да кръстосвам насам натам. Цял час гледах как строят нова джамия, а по-късно видях и Сулеймание, нова новеничка и сияеща под лунните лъчи. Отидох на свое лично поклонение, като с кришом си помагах с карта, която отмъкнах от службата без разрешение. Накрая намерих джамията на Мехмед завоевателя, която щеше да бъде разрушена от земетресение през 1766 година. Струваше си ходенето. В ранния следобед, след като отгледах превърнатата в джамия света София и окаяните останки от големия дворец на Византион от среща, джамията Султан Ахмед щеше да се издига там 50 години напред по линията, запътих се към покрития пазар. Намислил бях да купя малко дреболи за спомен, но не бях направил и десетина крачки, когато върнах моя любим гуру Представете си какъв беше шансът това да се случи. Хиляди години, в които да бродиш, но двамата идваме на почивка в същия ден, в същия брат и се срещаме под същия покрив. Той се бе облякал като мамъс, сякаш щеше да участва в постановка на отела. Нямаше начин да го сбъркам друг, но около никой не можеше да се мери пръст с него, а възлено черната му кожа блестеше на фона на бялата роба. Втурнах се към него. Сам. Креснах в движение. Сам, дър, черен мръснико, какъв я съм, че те срещам тук. Той се извъртя стреснато, смръщи се насреща ми и ме озадачен. Не те познавам, изрече студено не се оставя и тази брега да те заблуди. Аз съм, джатеният. Погледът му стана свиреп и той изръмжа. Около нас се събираше тълпа. Вече се питах дали не съм сбъркал. Може пък да не беше сам, а някой негов прапра. И тъй нататък, който изглеждаше като негов близнак заради шедичките на гените. Не, казах си, това си е сам бой никой друг. Но защо е дан от ножницата? До този миг говорихме на турски. Минах на английски. Слушай, сам, не знам какво става, но ще ти играя по сценария. Какво ще кажеш да се видим след половин час при Света София, за да... Неверническо се. Изрева той. Изчадли на трусяци. Прасешки джия. Стой на страна от мен. Махни се, проклет тия, Завъртя я е тъга на опасно над главата ми и продължи да безмее е на турски. Изведнъж смънка доста по-тихо. Не знам кой си ти, пич, дяволите те зали, но ако не се разкажеш бързичко от тук, ще ме принудиш да те разсека на две. Само това каза на английски и пак се развика на турски, насилник на бебета. Пияч на жабешко мляко, любител на камилски фашки, Изобщо не се преструваше. Наистина не ме позна и наистина не искаше да има нищо общо с мен. Същисен, аз се отдръпнах за днешком, шмуднах се в един страничен проход на пазара, излязох навън и припряно скочих 10 години напред по линията. Двамата има ме видяха да изчезвам, но не давах пукната пара за тях. На Турчина през 1559 година светът сигурно изобилстваше на лифрити и джинове, щяха да ме сметнат за поредното явяване на дух. Не останах в 1569 година повече от 5 минути. Буйството на сам при срещата ми ме потопи в такова недоумение, че не можех да се успокоя и да разглеждам. Трябваше да намеря обяснение. Помогнах на Северна в 2059 година, появих се на една пресечка от покрития пазар и някакво такси за малко не ме размаза по улицата. на съвременни жители на Истанбул се ухилиха и започнаха да ме сочат, когато видяха средновековните ми одежди. Тези простаци още не бяха свикнали да приемат с безразличие за връщането на пътешественици във времето. Намерих най-близкия комуникатор, притиснах палец към сензора и опитах да се обадя насам. Не отговаря на домашния си номер, осведоми ме главната информационна система. Да го издирим ли? Да, моля, казах, без да се замисля. Миг по-късно се наказах с пестник по челото за тепотията. Как ще си е вкъщи бе, идиот? като е назад по линията в 1559, но комуникационната мрежа вече го проследяваше. Вместо да постъпи разумно и да прекъсна връзката, стърчах там като слабоумен и чаках неизбежното съобщение, че не е открит никъде. След три минути чух безизравния глас. Намерихме лицето, което търсите, в Найроби. Очаква вашето обаждане. Моля решете дали искате да продължите. Продължавайте, промърморих и обаносовите черти на сам цъфнаха на екрана. Да не си загадил, дете мре? Попита той. Ама ти какво правиш в Найроби? Извръщях аз. Позволих си малка почивка сред своя тераса. Не биваше ли да съм тук? чуй ме, аз съм в почивка между кариерските въдачи и допреди малко бях в Истанбул през 1559, където те срещнах. И какво от това? Как е възможно да си там, щом си в Найроби? Както е възможно да има 22 екземпляри от твоя арабски лектор, които гледат как римляните коват Исус с пироми. Мамка му, човече, кога ще се научиш да мислиш в четири измерения? Значи в 1559 е друго твой аз. Силно се надявам, готин. Той си е там, аз съм си тук. Разсмя се сам. Човече, такива дребои не бива да те опъват нервите. Вече си куриер, забрави ли? Чакай малко. Чакай. Ето какво се случи. Влязох в покрития пазар, знаеш го, и ти беше там в мамърска премяна, аз креснах и се втурнах към тебе да ти кажа здрасти. А ти не ме позна, сам. Започна да размахваш ятагана си, да ме обсипваш с ругатни, а на английски ми каза да ти се разкарам от главата ми. Ей, мой човек, нали знаеш, че е въбранено да си бъбриш други пътешественици във времето, когато си назад по линията? Ако не сте се прехвърлили от една и съща точка в текущото време, не бива да му обръщаш внимание, дори да си го разпознал. Тези дружески срещи са забранени, защото... Да бе, знам, но нали бях аз? Не съм си помислил, че ще ме напъдиш заради правилата. Дори не ме позна. Естествено. Защо си толкова огорчен, хлапе? Все едно имаше амнезия. Оплаших се. Че нали е било немислимо да те позная? Какви ги дрънкаш? Сам прихна. Парадоксът на едновременността. Само не ми разправяй, че не са ви говорили за него. Споменаха нещо, сам, но аз не се задълбочавах особено в тези неща. Ами задълбочи се сега. Знаеш ли през коя година се помотах из миналото на Истенбул? Не, през 56-та или даже 55-та, нещо подобно. А с тебе се запознахме едва тази пролет. Онзи сам, когато си намерил в 1559, изобщо не те е виждал до тогава. Едновременно пребиваване в миналото, чакна ли? Ти си тръгнал от точка в текущото време през 2059 година, аз, от 55-та, май тогава беше. За това си ми бил непознат, а ти си ме познавал. Сега схвана ли поне една от причините защо куриерите не бива да заприказват свои приятели, на които се натъкват назад по линията? Започнах да схващам. Започвам да схващам, уверих сам. За мен си бил някакъв тът новак, който се опитва да ми докара беля на главата, може би дори доносник на патрула. Не съм те познавал и не съм искал да ми досаждаш. Като си порових в паметта, се сетих, че имаше такава случка, когато бях там. Някой от душите назад по линията ме ядоса на пазара. Смешно е обаче, че не те разпознах, когато те видях по-късно. Имах фалшива брада. Може би за това. Е, сега всичко ли ти се намести в главата? Парадоксът на едновременността. Ясно. И ще запомниш да стоиш на страна от старите си приятелчета, когато си назад по линията. Можеш да се обзаложиш. За Бога, сам, много ме оплаши сонзията ден. Иначе как си? Страхотно. истина. Внимавай с парадоксите, хлопе, настоя сам и ми прати въздушна целувка с огромно облегчение се махнах от комуникатора и се пренесох назад по линията в 1650 година, за да гледам как строят джамията на Сулейман Великолепни. 24. Тени Темистокли Сметоксав беше старшият курьер за втората ми времева екскурзия в Византия. От мига, когато се запознах с него, аз си знаех, че този човек ще има твърде важна роля в съдбата ми. Познах. Метаксас приличаше на петле с ръста си малко над метър и половина. Черепът му беше с триъгълни очертания, плосък в темето и изострен към градичката. Косата му, гъста и къдрава, вече посидяваше. Предполагам, че беше на 50 на години. Имаше малки и блестящи тъмни очи, гъсти вежди и голям остър нос. Устните му бяха вечно присвити навътре и изглеждаше, че изобщо няма устни. По него не можеше да се види грам мазнина, а и беше необичайно силен въдребния свиръст. Ниският му глас покоряваше. Метакса преливаше от обаяние. Или по-точно да кажа на густ. По малко и от двете, струва ми се. За него цялата вселена се въртеше около собствената му личност. Звездите се появяваха само за да го обряват с лъчите си. Ефектът на Бенчли беше открит единствено за да му позволи да броди из епохите на миналото. Ако някога го споходеше смъртта, космосът щеше да се разпадне. Бил сред първите, започнали работа като куриери преди повече от 15 години ако бе поискал, със сигурност е щял да се издигне и до шеф на цялата куриерска служба с цял взвод порочни секретарки, свободен от принудата да се бори с бълхите в стария Византион. Но не так с избрал да се остане куриер и да не се занимава с нищо друго, освен с екскурзиите в миналото на Византия на практика се смяташе въжител на империята и дори прекарваше почивките си в тези времена. В началото на 12 век имаше вила в предградията. По край основното си занимание беше затънал в древни и по-тежки нарушения на закона, облагите от които биха секнали, ако напусне работата си. Затова не я напускаше. Патроните се бояха до встрепеняване от него и го оставяха да прави каквото иска. Разбира се, на Метаксас му стигаше здравият разум да не се набърква в миналото така, че да предизвика сериозни промени в текущото време, но иначе си присвояваше назад по линията какво ли не без никакви задръжки. Когато се срещнахме за пръв път, той ми каза, не си живял, докато не преспиш с някоя от прабабите си. 25. Групата беше голяма, 12 туристи, ме пак с аз. Винаги добавяха туристи в неговите екскурзии, защото беше извънредно способен куриер и хората искаха да пътешестват във времето с него. Аз бях присланчен като помощник, за да натрупам още опит преди първата ми самостоятелна задача. В нашата долина имаше три млади хубавици, студентки в Принстън, чиято разходка в Византион беше подарък от техните родители, явно мечтаещи дъщерите им да научат поне нещичко. С нас щяха да дойдат и две от неизменните заможни семейни двойки, една от Индианаполис и една от Милано. Към тях се добавяха двама младежки и очевадно хомосексуални спецове по вътрешен дизайн от Бейрут. Участваше и наскоро разведен експерт по медийни манипулации от Нью-Йорк на около 45 години, изгладнял за жени. Следваха кръглолити мисли че гимназиален учител от Милуоки, който се стремеше да подобри квалификацията си и съпругата му. Накратко, типичната шарения. Още към края на първия инстант пащите момичета от Принстън и двамата дизайнери, както и съпругата от Индиана по-извидимо жадуваха да се напъхат в постелята, сме таксос. Никой не ме удостои с повече от него поглед. Друго ще бъде, щом започне екскурзията, утеши ме ме таксос. Няколко от жените ще ти пуснат. А ти искаш, нали? Прав беше. През първата нощ назад по линията той си избра една от студентките и другите две побързаха да се утешат с каквото беше достъпно, с мен. Незнайно защо не так аз си хареса първо рижата по-носка с изобилие от лунички и твърде големи ходила. За мен останаха висока, стройна, невъзмутима брюнетка, с толкова съвършена външност, че несъмнено беше продукт на някой от най-успешните генетични салони и симпатична, весела блондинка с човечен поглед, гладка кожа и година 12 годишна. Започнах с брюнетката и съжалих, държеше се в леглото като нещо, изработено от пластмаса. Призори се прехвърлих на блондинката и прекарах по-приятно. ме Метаксът беше потрясаващ куриер познаваше всеки го и всичко, намираше ми най-хубавите места за важните събития. Сега сме в януари 532 година, каза той. На трона е император Юстиниан. Той има амбициите да покори света и да го управлява от Константинопол, но повечето му големи постижения предстоят те първа. Градът, както можете да се убедите, все още изглежда почти същия както през предишното столетие. Пред вас е големият дворец, зад вас – света София, възстановена от Теодосий II Римско върху основите на старата базилика, и познатите ни куполи още ги няма. В града нараства напрежението и скоро ще има безредици. Елате с мен. Потрътвахме от студ, докато следвахме метакса през града. Вървяхме по улици и пресечки, където не бях минавал с капи е страно. Нито веднъж в тази екскурзия не върнах себе си или капи страно, или турист от онази група. Ме пак с себе прочул с умението си да намира нови маршрути до стандартните гледки и зрелища. Разбира се, той беше принуден да го прави. В града на Юстинян вече имаше 50, може би и стотина времеви варианта на теми стокли и сметаксас, водещи поредните туристи. Професионалната гордост не би му позволила да се сблъска с самия себе си. Сега в Константинопол има две фракции, обясни той. Наричат се сините и зелените всяка се състои от около хиляда мъже, размирници от първия до последния, а влиянието им е значително по-голямо, отколкото подсказва техният брой. Фракциите не са чак политически обединения, но пък са нещо повече от обикновени запалянковци. Сините са по-скоро аристократи, зелените са свързани с по-низшите класи и с търговското съсловие. Всяка фракция подкрепя определен отбор на игрите в хиподрума, но същевременно се опитва да прокарва и определена политика в управлението на държавата. Юстинян от край време симпатизира на сините, а зелените не му се доверяват. Но като император, той се старае да изглежда неутрален. Всъщност му се иска да смаже и двете фракции, защото смята, че възстрашават властта му. Напоследък всяка нощ фракциите ви умеят по улиците. Погледнете, онези там са от сините. метак са има към скупчените от среща 8-9 мъже вид на нагли безделници. Косите им падаха на раменете, градите им остаците провисваха, бяха подкастрили само космите, които биха им закривали очите. Тумиките им бяха пристегнати в кръста, но се разширяваха стряскащо към раменете. Бричовете и на металата им пастреха с крещящи цветове, всеки носеше и къв двостен меч. Изглеждаха жестоки и опасни отредки. Почакайте ме тук, каза Метакса си отиде при тях. Силите го посрещнаха като стар приятел. Тупаха го по гърба, смееха се, крещяха весело. Не чувах разговора, но виждах как метак сас им стиска ръцете и приказва бързо, увлечено, с самочувствие. Някой му предложи манерка вино и той отпи охотно. После валитна към мъжа, уж опиянен внезапно, измъкна ловко меча му от ножницата и се престори, че го намушква. Грубияните се зарадваха шумно на шегата. После ме сас се обърна и ми посочи. Онези кимаха, вяпаха хищно жените, намигаха, ръкомахаха. Накрая ни повикаха да отидем при тях. Нашите приятели ни канят като техни гости на хиподрума, обявиме таксас. Надбягванията започват идната седмица. А тази нощ се съгласиха да ги придружи в веселбата им. Не повярвах на ушите си, че чувам това. Когато бях скапи страно, се промъквахме незабелязано, внимавахме да не се набиваме на очи, защото в тези времена нощта носеше само убийство и насилие, а законите преставаха да действат под грач. Защо не таксас се осмеляваше да ни забърка с явни престъпници? Но той се осмели. И през тази нощ ние кръстосвахме из Константинопол, за да гледаме как силните грабят, насилват и убиват. Въжителите на града смъртта днеше на всеки ъгъл. Ние бяхме недосегани, привилегировани свидетели на вихрещия се ужас. А Метаксас оглавяваше безчинствата като смалено копие на сатената, забавляваше се с своите приятелчета и дори им посочи една-две от жертвите. Сутринта всичко беше като сън. Кървавите признаци изчезнаха с нощта. Оглеждахме града под млегите лъчи на зимното слънце и слушахме историческия коментар на Метаксас. Юстиниан е бил велик завоевател, велик законодател, велик дипломат и велик строител. Такава е присъдата на историята. Имаме също и тайната история на Прокопий, в която се твърди, че Юстинян е бил и негодник, и глупак, а съпругата му Теодора, демонична развратница и злодейка. Познавам този Прокопий. Добър човек и изкусен писател, но и прекален политан, освен това е лековерен. Само че за Юстинян и Теодора е прав. Юстинян е велик във великите дела и ужасяващо зъл в дреболиите. Теодора. са се изпил. Е курва над курвите танцува гола на официалните банкети на императора, сръчка се с тялото си публично, списа с слугите си. Чувал съм, че се снушавала също с кучета и магарета. Тя е точно толкова пропаднала, колкото я описва Прокопий. Очите на Метокса блеснаха лукаво. Нямаше нужда да ми казва, че е я бил с Теодора. По-късно същия ден той ми прошепна, мога да го уредя и за тебе. Рискът е незначителен. Мечтали си изобщо да преспиш с императрицата на Византия. Рискът. Какъв риск? Имаш си таймер? Можеш да се измъкнеш? Повярвай ми, Монко, тя е същинска акробатка. Ще си кръстоса петите за душите ти. Ще те схруска. Мога да те уредя. Византийската императрица, жената на Юстинян. Не е на тази екскурзия. Избълвах аз. Друг път. Още съм новак в тези неща. Плашиш се от нея. Още не съм готов да изчукам императрица, изрекох сериозно. Всички останали го правят. И куриерите ли? Повечето. Следващия път, обещах аз. Но идеята ме отвръщаваше. Трябваше да се измъкна някак. Метак сас не ме разбираше. Нито бях свелив, нито се боях, че Юстинян ще ме сгащи. Не можех обаче да се насиля, за да се набъркам в историята по този начин. Пътешествията назад по линията още бяха като фантазия за мен. Но да го набутам на прочутото чудовище Теодора би приземило тази фантазия с трясък. Метък час ми се присмиваше, дори се настрои презрително за малко. Но след време ми каза. И така е добре. Не ми позволявай да те пришпорвам. Но когато си готов за нея, не пропускай удоволствието. Лично аз ти я препоръчвам. 26. Останахме още два дена да наблюдаваме началото на бунтовете. Игрите по случай новата година наближаваха, силите и зелените го все повече. Безчинствата им възстрашаваха с енергия. Никой не беше в безопасност на улиците по тъмно. Разтревоженият Юстинянин заповяда да прекратят тормоза над хората и неколци на от главатарите им бяха арестувани. Осъдиха седмина на смърт, четирима чрез обезглавяване, защото ги бяха заловили с оръжие в ръка, другите трима, чрез обесване като заговорници. Метак сас ми заведе на това зрелище. Един от сините оцеля при първия опит да го обесят, защото въжето се скъса от тежестта му. Стражите на императора пак го провесиха и пак не го довършиха, въпреки че въжето остави ярки дълбоки следи по шията му. Оставиха го на страна, докато се разправят с един от зелените, но и тази работа оплескаха два пъти. Канеха се да бесят за трети път омаломощените си жертви, но от близкия манастир се втурнаха в бесени монаси, сграбчиха осъдените из котията и ги откараха с лодка през златния рог, за да им дадат убежище в някаква църква на отсрещния бряг. Метаксас, видял това неведнъж, се кикотеше неудържимо. Неговото лице ми се привиждаше хилядократно умножено из тълпата, събрало се да гледа екзекуциите. После започнаха състезанията в хиподрума и ние отидохме там като гости на бандата си, с която се бе дошъл Метаксас. Имахме си многолюдна компания, стотина хиляди византийци се бяха натъпкали по трибуните, но за нас имаше запазени места. Мъчех се да открия къде е другото място скъпи страна и туристите от предишната екскурзия. В такава навалица беше невъзможно да върна себе си, затова пък се нагледах на незнайно колко екземпляри от Метаксас. Когато се добрахме до местата си, трусото момиче от принц Танахна, Погледнете там. Онези неща от Истанбул, на средарената стърчаха в редица познати паметници, които бележеха границата между външното и вътрешното състезателно трасе. Колоната с змиите от Делфи, пренесена тук по волята на Константин, заедно с големия обелиск на Тутмос Римско, откраднат от Египет по заповед на първия Теодосий. Блондинката си ги спомняше от Истанбул напред по линията, където още си стърчат, макар че хиподрума отдавна го няма. Но къде е третият? Очуди се тя. Този обелиск още не е издигнат тук, тихо я сгълча Метоксас. По-добре да не обсъждаме това. Беше третият ден от игрите, фаталният. Зло, гадно настроение тегнеше над тази арена, където императори се бяха издигали и сгромолясвали. Знаех, че в предишните два дена имало враждебни възгласи, когато Юстиниан се появявал в имперската ложа. Тълпата му крещяла да освободи главатарите на фракциите, но той пренебрегнал виковете и дал знак да започнат надбягванията. В този ден, 13 януари, Константинопол щеше да извигне. Туристите във времето обожават катастрофите, а тази си я биваше, И това знаех. Бях я гледал. Под нас сановници извършваха предварителните ритуали. Имперски гвардейци маршируваха гордо с развети знамена. Предводителите на сините и зелените, които още бяха на свобода, си разменяха мразовито любезни поздрави. Гъмжилото се разшава. Юстинян се появи в ложата си, среден на ръст, възпален, с обларумено лице. Последва го Теодора. Тя носеше прилепнала по тялото афирна коприна и бе боядисала ведната на гърдите си ярко-червени. Виждаха се през плата като огньове на морски фар. Юстинян застана върху подиума в своята ложа. Върхтяха викове. Освободи ги. Пусни ги, той хвана безметежно гънка на пурпурната си роба и с нея прекръсти тълпата три пъти, веднъж към централната трибуна, после надясно и наляво. Хората върваха по-яростно, а той пусна на по бяла къртичка. Нека игрите започнат. Теодора се протягаше и прозяваше, придърпа дрехата си нагоре, за да огледа очертанията на бедрата си. Вратите долу се отвориха шумно и излязоха първите четири колесници. Тези бяха квадрили, с прягове по четири коня. Зрителите забравиха за политиката, когато колесниците се втурнаха напред, почти упрели колелата си. Метаксас подхвърли ведро. Теодора е преспала с всеки от кочиняшите. Чудя се кой ли е нейният фаворит днес. Императрицата обаче примираше от скука. Предишния път се изненадах да я видя на това място. Доколкото ми беше известно, на императриците е било забранено да се появяват в хиподрума. Но Теодор налагаше свои правила. Колесниците стигнаха до спината, редицата от паметници, завиха и припуснаха обратно по трасето. Във всяко състезание се правеха по седем обиколки. На поставка бяха наредени седем штраусови яйца и след поредната обиколка махаха по едно. Изгледахме две надпревари и метакса става. Да скочим напред с час, за да видим кулминацията. Само той би прибягнал до такъв номер, прехвърлихме се с нехайно пренебрежение към правилата, въбраняващи да го правим публично. Когато се появихме отново на хиподрума, предстоеше шестото състезание. Ей сега ще започнат неприятностите, щастливо обяви Метаксас. преварата завърши, но когато победителят излезе напред да получи короната си, бунтящ глас нагаде рев от една групичка сини. Да живеят зелените и сините. Миг по-късно от към струпаните на трибуните зелени прозвуча ответен вик да живеят сините и зелените. Фракциите се обединяват срещу Юстинян, обясни Метакса с сравния тон на училищен директор. Хаосът, който обхващаше стадиона, сякаш не го засягаше. Да живеят зелените и сините. Да живеят сините и зелените. Да живеят зелените и сините. Победа! Победа! Победа! Викът победа на набра мощ от хиляди гърла. Нита! Нита! Теодор се смеше, Озъбеният Юстиниан се съветваше с офицери от императорската си гвардия. Сините и зелените се устремиха към изходите от хиподрума, следвани от радостната, крещяща тълпа, насъскана вървруха. Ние внимавахме да стоим на страна. Погледът ми откриваше и други групички предпазливи зърпачи. Знаех, че не са византийци. Факли пламваха по улиците. Имперският затвор гореше. Затворниците бяха на свобода, тъмничарите гинеха в огъня. Гвардейците на Юстинян се бояха от сблъсъка и само наблюдаваха мрачно отдалече. Бунтовниците струпаха наръчи дърва пред портата на големия дворец срещу хиподрума. И скоро пламъците обгърнаха двореца. Гореше и съградената от Теодосия света София. Градати попове, размахали безценни икони, се покатериха на чернещия е в огъня покрив и рухнаха заедно с него в разпаления ад долу. Пожарът стигна и до сградата на Сената. Величава оргия на унищожението щом някоя ръмжаща тълпа се доближаше до нас, ние скачахме напред по линията, но не повече от 10-15 минути, за да не се озовем на средовен кръг, който още не е бил подпален в момента на прехвърлянето. Ника! Ника! Небето над Константинопол чернееше от тежки пушеци, пламъци подскачаха и на хоризонта. Метаксос! чието книмоидно лице бе оцапано с сажди, а очите му блестяха от вълнение, сякаш можеше всеки миг да се отскубне от групата и да се присъедини към сеещата опустошение ден. И пожарникарите са заети с грабежи, подвикна ми той. Вижте как сините палят домовете на зелените, а зелените – домовете на сините започна и масово бягство от града. Ужасените жители се стичаха към келовете и умоляваха лодкарите да ги превозят на азиатския бряг. Невредими и нелевими, ние вървяхме през бедствието, гледахме как се срутват стените на старата света София, как пожарят помите големия дворец, зяпахме грабителите, подпълвачите и насилниците, които поспираха в озорените от огньовете улички, за да напълнят някоя пищяща, облечена в куприна благородничка с малко сперма от простолюдието. Метокса превръщаше вена в бунтовете в изкусно монтирано шоу. Той бе пресметнал всичко до секундата в тези десетки водени от него екскурзии, знаеше какво да ни покаже. Скачаме напред 6 часа и 40 минути. Сега скачаме 3 часа и 8 минути. Сега скачаме час и половина. А сега скачаме два дена напред. Видяхме всичко, което си струваше да се види. Пожарите още не бяха започнали да гаснат, когато Юстинян изпрати на улиците епископи и свещеници, понесли свещени реликви, парче от истинския кръст, жезъла на Мойсей, рога на Аврам, костите на мъченици. Църковниците въпреки всичко обикаляха храбро и се молеха за чудо, но чудеса нямаше, само падащи тухли и камъни. Полководец с 40 гвардейци пазеше поповете. Това е знаменитият Велизарий, посочи го Метаксас. Императорът огласи чрез и отстраняването на мразени сановници, но църквите бяха изтъглушени, имперската библиотека, изпепелена, баните, разрушени. На 18 януари Юстиниан събра смелост да се появи пред хората на хиподрума, за да призове за мир, зелените заглушиха думите му и той избяга, щом започнаха да мятат камъни видяхме как бунтовниците провъзгласиха за император някакъв окаян принц на име Хипатий на площада на Константин. Видяхме как Велизари изведе гвардията в тлеещия град, за да защити Юстинян. Видяхме как бунтовниците бяха изклани. Видяхме всичко. Разбрах защо не так са се най-търсеният куриер. Капи странно правеше каквото можеше, за да покаже на туристите вълнуващо зрелище, но прехоса твърди много време в началото. Метаксас беше същински гений в прескачането на часове дни, за да ни разкрие катастрофата в нейната цялост. Накрая ни отведе в утрото, когато редът бе възстановен, а потресеният Юстинян яздеше между въглените руини на Константинопол. Под червеното небе на утрото още висяха облаците пепе. Юстинян се взираше в почернялата коруба на света София, а ние се взирахме в Юстинян. Мепак Сас се обърна към нас. Той си представи новата катедрала. Ще създаде най-голямото светилище след Соломоновия храм в Иерусалим. Да вървим, нагледахме се на разруха. Време е да видим и как се ражда красотата напред по линията. Пет години и 10 месеца, за да съврете света София. 27. През следващата си почивка, предложиме таксас, с ми на гости във вилата. Сега живея там в 1105 година. Добро време да бъдеш в Византия, на власт е Лексий Комнин, който управлява мъдро. Ще имам на разположение някое кръшно момиче за тебе и много вино ще дойдеш ли? Аз преливах от възхищение към дреносъка с остри черти. Екскурзията щеше да свърши скоро, оставаше само да видим как турците въвземат града, а той вече ми бе показал смайващо каква е разликата между осемен от вдъхновението куриер и обикновения професионалист. Само човек, посветил живота си на това, би постигнал такъв резултат и би уредил подобно представление. Метаксас ни показа не само стандартните събития, но и какви ли негредни случки, отвеждаше ни някъде в час, друга дива два и твореше в нас великолепна мозайка на византийската история, пред която бледнееха дори мозайките в света София. Други куриери спираха в 10 на 12 момента, Метаксас ни разведе и с повече от 50. Имаше особена слабост към нескопосаните императори. Чухме реч на Михаил II римско пелтека, забавлявахме се с щуротините на Михаил III римско пияницата, присъствахме на кръщенето на петия Константин, който имаше злощастния късмет да се наака в купела и до края на живота си остана известен като Константин Копромин, т.е. Константин Лайното. Метак сам беше като у дома си в Византия през цяло хилядолетие. Обикаляше епохите хладнокръвно, ловко, самоуверено. А вилата, която поддържаше в миналото, беше поредната проява на самочувствието и дързостта му. Нямаше друг куриер, осмелил се да си създаде втора самоличност назад по линията и да прекарва цялото си свободно време като жител на миналото се съобразяваше живота си във милата с текущото време. Когато я напускаше за две седмици, за да водни екскурзианти, старателно се връщаше там две седмици след от пътуването си. Никога не препокриваше присъствието си, никога не допускаше да се появи в миг, когато вече е там. Във вилата можеше да има само по един метаксас, този от текущото време купил я преди 10 години според текущото време и в двете епохи, 2049 напред по линията и 1095 в Византия. Съгласуваше времето виртуозно. И на двете места за него бяха минали 10 години. Обещах да го навестя в 1105 година, като добавих, че за мен ще бъде чест. Той се ухили. Когато дойдеш, ще те представя и на моята прапра много пъти прабаба. Невероятно е в леглото. Помниш ли какво ти казах за чукането с прабабите? Няма нищо по-хубаво от това. Слисах се. Тя знае ли кой си? Не дрънкай врели не ти срязаме ме таксас. Нима бих нарушил най-важното правило в службата на времето. Нима бих се издал и само намек пред някого назад по линията, че идвам от бъдещето. Дори те ми изпакли и сметак са спазва това правило. Също като в киснатия капи страно, Метаксас бе посветил големи усилия на издирването на свои предтечи. Само че подмурите им се различаваха коренно. Капи страна замисляше сложно самоубийство, а Метаксас беше маняк на междувремевото кръвосмешение. Не е ли опасно? Попитах го. Просто си пий хапчетата и няма риск нито за тебе, нито за нея. Говоря за времевия пътъл. Грижиш се да не научат, прекъсна ме той. Така няма рискове. Ако случайно зачене от тебе, ще станеш прародител на самия себе си. Много свежо, отбеляза Метаксас. Но, Монко, хората вече никога не забременяват случайно. Разбира се, добави той, някой ден би могло да ми хумне да им надуя корема нарочно. Усетих как ветровете на времето в фучат с ураганна сила. Говориш за анархия. По-точно за нихилизъм. Джът, я хвърли един поглед на тази книга. Записал съм с нея всички мои прародителки, стотици. От 19 век назад чак до 10. Няма друга такава книга в света, освен може би в архива на високомерен потомък на някогашни крале и кралици, но и неговата не е толкова пълна. И капи страно има подобен бележник, напомних аз той е стигнал назад само до 14 век. Освен това е побъркан. Знаеш ли защо проследява родословното си дърво? Знам. Много е побъркан, нали? Да, съгласих се. А ти ще ми кажеш ли защо си толкова настървен да спиш с прабабите си? Наистина ли искаш да знаеш? Наистина. Баща ми беше студен в Лобенгат, ме пак с биеше децата си всяка сутрин преди закуска, за да се разкърши. И неговият баща е бил студен в Лабенгат. Принуждавал своите деца да живуркат като роби. А неговият баща. Произхождам от дълга поредица мъжкари, настроени тиранично, авторитарно, диктаторски. Презирам ги всичките. Това е моят начин да се опълча срещу образа на бащата. Обикалям миналото и съблъднявам жените, сестрите и дъщерите на тези мъже, от които се гнуся. Така труша на парчета леденото им самодоволство. Що не така, за да бъдеш последователен, би трябвало да започнеш. Не си позволявам да бъда изверг, спряме ме таксас. Ясно. Но с баба си, да. И с прабабите. И така нататък, очите му се разгоря пламък. Тази беше висшата цел в живота му. Вече съм изчукал 20-тина, дори 30-тина поколения и ще го направя с още 30-тина. Разнесе се острият му сатанински кипот. Пък аз харесвам хубавия секс не по-малко от всеки друг нормален мъж. Другите свалят мъдами както им падне. Но не так сам го прави по система, това придава и смисъл, и опора на живота ми. Любопитно ти е, нали? Е. Това, което правя, ми носи най-силните хубави преживявания. Аз си представих редица отледнали една до друга голи жени, простираща се без края. И всяка от тях имаше клиновидната глава и острите черти на тенис токли с Самият той пък се местеше търпеливо по редицата, Поспираше колкото да го пъхне в поредната, в следващата, в третата, в четвъртата. Неуморно ги изчукваше назад по линията и накрая жените, разтворили крака, станаха космати, градичките им хлътнаха, самките на пипетан тропус еректус, но ерекцията на метаксас не спадаше и той си ги обладаваше чак до началото на времето. Браво, метаксас! Браво, защо не опиташ и ти някой път? Не мирясваше е той. Ами. Казаха ми, че си от гръцко потекло. Да, по майчина линия. Значи е вероятно прадядите ти да са живели му тук, в Константинопол. По това време никой грък, който е ставил за нещо, не би живял в самата Гърция. Дори в момента някоя твоя чувствена да живее в този град. Ами, Намери я. Възкликна Метаксас. Изчупа я. Това е радост. Това е екстаз. Опълчи се срещу пространството и времето. Тръгни с пръст бак в окото. Не съм убеден, че ми се иска, отвърнах аз. Само, че ми се искаше. 28. Както вече казах, Метаксас преобрази живота ми. Той промени съдбата ми по всевъзможни начини, което не винаги беше за добро. Но имаше нещо добро, вдъхна ми увереност. Прихванах по-малко и от обаянието, и от наглостта му. Научих се на самонадеяност от Метаксас. До тогава бях скромен и притеснителен младеж, поне пред по-възрастните и висшестоящите. Особено в службата на времето, липсваха ми и нахалство, и опит частичко подрътвах смутено някой кичур от косата си и несъмнено изглеждах дори по-наивен, отколкото бях. Държах се така, защото бях млад и имах много да уча, не само за себе си, което се случва всеки му, но и кое как става в службата на времето. Срещнах мнозина по-възрастни, по-находчиви, по оправни че и по-покварени от мен, затова се държах почтително с тях, сам, Даджани, Джеф Монро, Сидмо Онокоре, Капи Страно. Но сега бях с най-стария, най-находчивия, най-оправния и най-покварения от всички. Той ми даде тласък, за да не кружа в орбита около другите, а да полетя по своя траектория. По-късно научих, че това е едно от призванията на Метаксас в службата на времето заема се с новаците кориер, които още имат жълто около устата, и ги прави толкова наперени, че да си вършат сами работата, и то свястно. Когато се върнах от екскурзията с Метаксас, не се боях от първата си самостоятелна задача. Чувствах се готов да я поема. Метаксас ми показа как куриерът може да бъде своеобразен художник, който рисува портрет на миналото за своите клиенти. Так му такъв възнамерявах да стана. Рисковете и отговорностите вече не ме тревожиха. Протопополос ми каза. Когато се прибереш от почивката, ще заведеш шестима на едноседмична екскурзия. Ще пропусна почивката. Готов съм да тръгна още сега. Да, но твоите туристи не са готови. Без друго е законът изисква да имаш почивка между пътешествията. Затова се отдъхни. С тебе, Джуд, ще се видим отново тук след две седмици. Трябваше да се примиря с нежеланата вакансия. Изкушавах се да приема поканата на Метакса си да отида във вилата му през 1105 година, но не споходи съмнението, че може да се е преситил на компанията ми за известно време. Повълъгнах се малко с идеята да се присламча към екскурзия до битките при Хейстингс или Ватеру, или дори да присъствам на разпятието, за да брия колко даже ни има там. Отказах се бързо. Малко ми оставаше сам да поведа туристи и не исках някой друг да ми показва миналото, поне за сега. Исках да закрепя своето те първо открито самочувствие, преди пак да се оставя на грижите на друг куриер. Размотавах се три дни из Истанбул в текущото време, без да върша нищо особено. Общо взето, висях в службата на времето и играех стохастичен шахмат с Колет и си Меламед, които също бяха в почивка тогава. На четвъртия ден се метнах в на капсула към Атима. Не знаех защо тръгнах натам, докато не пристигнах в града. Чак когато се качих на Акропола, осъзнах целта си. Гробих из развалините и отпъждах продавачите на холографски картички и самозваните екскурзоводи. Изведнъж към мен се върея рекламен глобус. Увисна на четири стъпки пред очите ми, пулсираше с зелена светлинка, която трябваше да привлече моето внимание. Добър ден! Надявам се, че вашият престой в Атина през 21 век е приятен. След като разгледахте тези живописни останки, не бихте ли искали да видите Партенона, какъвто е бил някога? Да видите Гърция на Сократ и Аристофан? Местният клон на службата на времето е на улица Ол, точно срещу централната поща. Половин час по-късно влязох в сградата на улица Ол, Представих се като куриер в почивка и се снабдих с необходимото за скок назад по линията. Но не в Гърция на Сократ и Аристофан. Отправих се към Гърция през обикновената 1997 година, когато Константин Пасалидис бил избран за кмет на Спарта. Бащата на моята майка. Реших да проследя родословното си дърво. на контент мрачните, причиняващи се бежи дрехи от края на 20 век, от джоба си с хрускави, пъста и отдавна никому ненужни банкноти, аз се прехвърлих 60 години назад и се изнесох колкото може по-бързо от Атина към Спарта. Спарта се оказа забележително гробно място. Разбира се, съвременната Спарта не е пряк наследник на древното средище на военщината, което причинявало толкова главоболие на атиняните. в Спарта избледнявала постепенно и изчезнала окончателно през средновековието. Новата Спарта била създадена на старото място в началото на 19 век. Запътих се към центъра на града. Никъде по улиците нямаше терминали на главната информационна система. Предположих, че по това време още не е действала тук. Нямах обаче затруднение да намеря кмета Пасивирис. Отмих се в една таверна да на бързо чашка удо и попитах. Къде мога да се видя с кмета? Едва ли не десетина дружелюбни жители на Спарта ме придружиха до кметството. Секретарката беше тъмнокосо момиче на 20 на години, отличаваше се с внушителни гърди и следи от мустачки на устните. Дрехата в стил минойски ренесанс беше умело измислена да отвлича мъжкото внимание от недостатъците на лицето й. Поклащайки срещу мен своите увенчани с розово месести кълба, тя попита с леко дрезгав глас. С какво мога да ви бъда полезна? вих искал да се срещна с кмета Пасивидис. Аз работя в американски вестник. Подготвяме статия в 10 най-перспективни млади мъже в Гърция и смятаме, че господин Пасилирис. Обяснението не звучеше убедително дори в моите уши. Стърчах там, въгледен в капчиците под побелите хълмове на пазвата и чаках да ме отпрати. Но тя налапа кутичката с и без никакво протока не бях допуснат до кабинета на местното величие. Радвам се, че ни гостувате, започна дядо и на безупречен английски. Моля, настанете се удобно. Да ви предложа мъртини, или предпочитате да запалите. Сцепених се. Изпаднах в паника. Дори не стиснах веднага протегнатата рука. Щом видях Константин Пасилирис, аз се сковах от ужас. Разбира се, не бях виждал дядо си жив. Някакъв фундаменталистки буклук го бръмнал през 2010, годината на убийците, когато загинали твърде много хора. Пътешествията във времето за пръв път станаха страховито истински за мен в този миг. Юстинян в имперската е ложа на хиподрума беше нищо пред Константин Пасилирис, който не посрещна в своя кабинет. Изглеждаше малко над 30 годишен, същински вундеркинд в политиката. Тъмната кадрава коса те първа започваше да се прошерва на слепоочията, имаше спретнато под кастрени мустаци и малка кръгла обеца на лявото си ухо. Най-силно ме стъпи са привиката ми, спокойно би могъл да мине за мой по-голям брат. Мигът се проточи безкрайно, преди да се опомня. Предполагам, че го въдачих малко, но той любезно ми предложи за втори път напитка или цигара. Отказах, като метнах, че не съм почитател на тази разтуха и някак събрах самообладание да започна интервюто с него. Поговорихме за политическата му кариера и неговите прекрасни намерения за Спарта и за цяла Гърция. Тък му погутвах ненатрапчиво разговор към личния му живот и той си погледна часовника. Време е за обяд. Ще бъдете ли мой гост? Той бе намислил типичната за Средиземно то предълга обедна почивка, да излезе от кабинета си за 3 часа и да се прибере в къщи. Сам казаше колата си. Апартаментът му беше в един от сивите жилищни блокове, четири скромни стаи на петия етаж. Запознайте се с съпругата ми. Катина, господинът е американският журналист Джотелият. Иска да пише за моята политическа кариера. Аз зяпнах баба си. Баба ми не зяпна. И двамата се опулихме с лисани. 29. Тя имаше красотата на момичетата от древните критски стенописи. Много мургава, чернокоса, с тъмни очи. Преливаше от селска жизненост. Не показваше гърдите си като мустакатата любителка на модата пред кметския кабинет, но и тънката блузка не ги скриваше кой знае колко. Годите бяха штръкнали и кръгли, а пазът, широк. Пищнат на плът. Тогава трябва да е била на 23, най-много на 24 години. Това си беше поход от пръв поглед. Нейната хубост, нейната простота, нейната топлота ме завладяха мигновено. Усетих познатия гъдил в скротума и стягане в задника. Жадувах да разкъсам дрехите и да проникна надълбоко сред сгорещените, разрушени коси и послабините Нямаше нищо общо с кръвосмесителното настървение на Метаксас. Само невинна, чисто животинска реакция. Във внезапния прилив на желание дори не я възприемах като своя баба. Виждах с нея единствено млада и фантастично съблазнителна жена. Миг два по-късно се сетих коя е тя и всичко от шумято тук си. Пред мен стоеше баба Пасинирис. Аз я помнех добре. Неведнъж я посещавах в центъра за възрастни хора близо до Тампа. Тя почина през 49-та, когато бях на 14, и макар че още не бе доближила 80-те, от край време изглеждаше ужасно стара и немощна, с ухрена, изпита, потретваща дребна женица, която винаги носеше черни дрехи. Само очите, господи, тези тъмни, преливащи, топли, блестящи очи. Понякога бяха като намек, че много отдавна може да е била здрав, изпълнен с сили човек. Баба Пасивирис страдаше от какви ли не болести, отначало чисто женски, после нарушения в работата на бъбреците и тъй нататък. Поне десетина пъти и присаждаха нови, клонирани органи, но нищо не помогна и през цялото ми детство тя крееше все по-немощно. Все чувах за поредната и крива по пътя към гроба горката старица. Аз срещнах горката старица, освободена като по чудо от времето на годините. И мислено побързах да се наместя между бедрата на майката на моята майка. Що за порочна непочтителност, човек, комуто бе даден шансът да пътува между епохите, да се отдава на подобни мисли, и младата госпожа Пасивирис се стъписа от появата ми, но без спомен от поход. В нея сексът започваше и свършваше с съпруга и кмета. Тя се опули изумена и накрая избълва. Константин, той толкова прилича на тебе. Наистина ли? Очуди се кметът, който не беше забелязал. Съпругата му ни издърпа пред голямото огледало, засмяна и развълнувана. Погледнете се! Възкликна тя. Видяхте ли? Като брати сте, Смайващо, поклати глава кметът. Невероятно съвпадение, признах аз. Вие имате по-гъста коса, аз пък съм по-висок, но... Да, да. Плесна с ръце той. Дали все пак не сме роднини? Невъзможно, уверих го сериозно. Моето семейство е от Бостън. От край време живеят в източните щати. Но наистина е смайващо. Господин Пасилирис, сигурен ли сте, че някой ваш прадядо не е плавал на кораба на Ислауес? Едва ли, освен ако не са имали гръцка прислуга. Съмнявам се. Яс. И двата ми рода са чисти гърци много поколения назад. Бих искал да поговорим малко и за това, ако имаме време, подхвърлих нехайно. му в този момент съм Иво, Съвсем много момиченце на около 5 години излезе от една спалня. Застана безсрамно пред мен и попита кой съм. Това сочно пенце, тази розова малка цепка, колко чисти изглеждат всички малки момичета, когато са гори. Преди повертетът да оплеска всичко. Пасилирис каза Годо? Това е дъщеря ми Диана громовен глас отекна в мозъка ми, и да не откриваш за взора си голотата на своята майка. Извърнах се потресен и прикрих смущението си с насилена кашлица. Видението на необраслите косми срамни устни на малката Диана плантеше в душата ми. Катина пасили и сякаш долови, че намирам нещо нередно в голотата на момичето, и побърза да я огледащи. Още се тресях. Озадачен ли от вас Рис отвори бутилка ресина. Седнахме на балкона с яркото пладне. Под нас неколци на ученици помахаха с ръце и поздравиха громогласно кмета. Малката Диана изтопурка на балкона, защото и се играеше, аз разроших пухкавата и косица и натиснах с пръст върха на нослето й, но се почувствах твърде странно от всичко това баба ми поднесе чудесен обяд с гозба от варено агнешко. Изпихме шише и половина от виното. Приключих с въпросите за политика и най-сетне заприказвах Василиди за происхода му. Винаги ли сте живели в Спарта? О, не. Дядо ми по бащина линия е дошъл тук преди век от Кипър. По майчина линия пък са били атиняни от едно столетие. Трудът Маркезинис, нали, Уточних аз. Той не изгледа особено. Ами да. Вин как? Случайно попаднах на фамилията, когато прочетох материали за вас, преди да се срещнем, побързах да го прекъсна. Той забрави подозренията си. Щом заприказвахме за семейството му, заговори по-охотно, а може би виното му развърва езика. Засипаме с подробности за родословието си прадедите на моя баща са живели в Кипър поне хилядолетие. Там е имало род Пасилидис още когато кръстоносците стъпили на острова. А прадедите на майка ми дошли в Атина чак през 19 век след поражението на турците. Преди това живели в Шкипери. Шкипери ли? В Албания. Преселили се там през 13 век, след като кръстоносците превзели Константинопол останали там и под властта на сърбите, и под турско иго, и по времето на бунтовника Скендербек. Винаги се сънявали гръцкото си потекло и всички трудности. Но острих уши. Споменахте Константинопол. Можете ли да проследите происхода си чак до тези векове? Василидис се усмихна. Познавате ли историята на Византия? Повърхностно, излъгах го. Може би ви е известно, че през 1204 година кръстоносците са превзели града и са го владели известно време като Латинска империя. Византийските благородници избягали и възникнали няколко държавици, наследници на Византия, една в Мала Азия, друга на Черно море и трета на Запад, с Албания. Моите прадеди последвали Михаил Ангел Коммин в Албания, защото не искали да бъдат подвластни на кръстоносците. Разбирам. Пак започнах да трепера. А фамилното име? И тогава ли е било Маркезинис? О, не, Маркезинис е доста съвременна гръцка фамилия. В Византия сме принадлежали на родадока. Тъй, облещих се аз. Все едно някой германец да твърди, че носи кръста на Солен и англичанин да си приписва гени от плантаженет. Дука. Наистина ли? Бях видял бряскавите дворци на рода Дука. И бях гледал как 40 годи представители на рода Дука крачат в златотъканите си одежди по улиците на Константинопол, за да празнуват въздигането на трона на своя братовчет Константин щом Василий им беше дука, значи аз бях дука. Е, трудът е бил много голям, добави Василидис, и доколкото знам, ние сме били от не толкова знатните разклонения. Все пак човек може да си позволи мъничко гордост, че произхожда от такъв род. Няма спор за това. Бихте ли могли да споменете имената на някои свои прагади в Константинопол? Сигурно въпросът ми прозвуча така, сякаш се канех да ги потесля при следващото си пътуване до Византия. Тъкмо такова беше и намерението ми, но Пасилирис не би могъл да се досети, защото още нямаше и теория на пътешествията във времето. Той свиважди. Това необходимо ли е за статията, която ще напишете? Всъщност не. Обикновено любопитство, май познавате историята на Византия не чак толкова повърхностно. Изглежда недоумяваше, че някакъв американски варвари не чували името на прочуд византийски род. Само лично вдигнаха мене. Каквото съм запомнил от уроците в училище. За жалост не мога да ви кажа имена. Не познаваме родословието си толкова подробно. Може би някой ден, когато се оттегля от политиката, ще поровя в историческите архиви. Той тръсна глава и каза, още не мога да се опомня, че толкова си приличаме. Искате ли да се снимаме? Чудих се дали не нарушавам правилата на времевия пътъл. Твърде вероятно беше, но не измислих как да откажа любезно на толкова безобидна молба. Моята баба донесе фотоапарат, аз и аз застанахме един до друг и тя направи първо снимка за него, после и за мен. Щом излязоха обработени от фотоапарата, тримата се взряхме в тях. Като братя, повтаряше тя. Като братя. Още щом излязох от апартамента, накъсах моята снимка на парченца. Предполагам обаче, че някъде из книжата на моята майка още има увехтяла и плоска снимка, на която баща и стои до по-млад от него мъж, с когото си приличат много. Сигурно си е мислила, че е някой далече на роднина. Нищо чудно снимката да е запазена и до сега. Не бих се престрашил да я потърся. 30. Дядо Пасилидис ми спести много натравни усилия, тършуване в почти 8 века скочих напред по линията към текущото време, порових за сведения в службата на времето Фатима и се надиздих като византийски благородник от края на 12 век, с пищна копринена туника и черно на метало. Отпътувах на север към Албания и пристигнах в град Кастер. Преди столетия името му било Кастро, намираше се в областта Ардир и там се пренесох назад по линията в 1205 година. Селените япаха почтително моята княжеска премяна. Казах им, че съм тръгнал към двора на Михаил Ангел Конни и те не оплатиха, продадоха ми и магаре, за да стигна по-лесно заварихме описвитата му от византийски изгнаници да се забавляват с състезание с колесници в импровизиран хиподрум в подножието на назъбени ридове. Промъкнах се в тълпата ненатрапчиво. Търся един дукът, отхвърлих на кротък старец, който равнасяше вино. Кой тук е по-точно? Мнозина ли са тук? Нося вест от Константинопол за дука, но там не ми казаха, че ще заваря повече от един на това място. Старецът се разсмя. Ами очите ми виждат наоколо Никифор Дука, Йоан Дука, Лъв Дука, Георги Дука, Никифор Дука младши, Михаил Дука, Симеон Дука и Димитър Дука. За сега не мога да върна Евтимия Дука, Леонтия Дука, Симеон Дука Високия, Константин Дука и... Пропуснах ли някого? Да, Андромик Дука. Като го отълда тъщите. Благодарих му и скоро се прехвърлих напред по линията. В Джима Каспер през 16 век попитах за семейство Маркединис. С старинното облекло на византиец заслужих доста недоумяващи погледи, но под византийските златни монети ми осигуриха цялата формация, от която се нуждаех. Заради първата ми казаха как да се добера до имението на Маркединис. Още две ме запознаха с управителя на лозята им. Още пет, скъпичко ми излезе, и вече похапвах зряло грозде в просторната гостна на Григорий Маркевинис, старейшината на рода. Той беше достолепен мъж на средна възраст, с гъста прошарена брада и прониващи очи. Изглеждаше суров човек, но не пестеше гостоприемството. Докато разговаряхме, неговите дъщери шетаха спокойно около нас, сипваха вино в чашите, носеха още грозде, студена днешки гуд, вкусен ориз. Момичетата бяха може би на 13, 15 и 17 години. Внимавах да не се заглеждам в тях, защото познавах сприха ви е нрав на планинските големци. И те бяха красавици, мургава кадифена кожа, тъмни очи, хубави гъди, сочни устни. Биха могли да са сестри на моята лъчезарна баба Катина Пасилирис. Убеден съм, че и майка ми Диана изглеждала така като момиче. Тези родови гени са силни. Ако не бях сбъркал с разклонението на родословното дърво, някой от момичетата беше моя далечна прабаба а Григорий Маркезинис беше мой прапра. И така нататък. Прадядо. Представих се като богат млад кипевец от византийски происход, който обикаля света в търсене на удоволствия и приключения. Григорий, чието бръцки беше летичко зацапан с албански думи, очевидно не бе срещал жител на Кипър до тогава, защото произношението ми не го накара да се усъмни успокои сте били, Попита той. Изброих небрежно Сирия, Ливия и Египет, Рим, Париж и Лисабон, споменах и че съм бил в Лондон, за да присъствам на клоносването на Хенри Осмо Римско, после продължих с Прага и Виена. А сега пътувах отново на изток към турските владения, решен преди опасностите да посетя гробовете на прадядите си в Константинопол той извивежда, щом стана дума за предтечи. Докато режеше енергично парче агнешко с кинжала си, по любопитства. А вашият род високо поставен ли е бил по това време? Аз произхождам от рода Дука. Дука ли? Да, Дука, потвърдих с равен глас. И аз съм от рода Дука. Тъй ли било? Не може да има никакво съмнение. Дука пир. Проникнах се аз. Как се е случило? Дошли сме тук с коннините, след като онези латините си присвоили Константинопол. Наистина ли? Няма съмнение. Той връча да донесат от най-доброто вино в дома му. И когато дъщерите му се върнаха, извика оживено. Сродник. Сродник. Странникът се оказа сродник. Приветствайте го както подобава, заобиколен от момичетата Марке Винис, аз се озовах сред стегнатите им гъди и сладко ухание. Прегръщах ги съвсем целомъдрено, както би постъпил неочаквано появил се братовчет. Отпивахме от гъстото старо вино и нали обсъждахме родословното дърво. Аз започнах, като си избрах на слуки един дукър, Теодор и му приписах бягство към Кипър след злощастната 1204 година. Маркевин изприе думите ми с пълно доверие. Съчиних дълга поредица от мъже в това разклонение на родадолка между мен и Теодор, като използвах обичайни византийски имена. Щом приключих, попитах. А ти какво знаеш за рода, Григорий? В по-трудните за паметта му моменти той си помагаше, като драскаше с кинжала по дебелия плод на масата. Проследи произхода си до Николай Маркезини с края на 14 век, който се оженил за най-голямата дъщеря на Мануил Дукала Пардиро Кастро. Мануил имал само дъщери и нямало на кого да предаде родовото име. Григорий стигна полека и до бягството на византийците от Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход. Казах, че тогава тогавашният му прадядо отълдадо канов с името Симеон. Чак жлезите ми се спаружиха от отчаяние. Симеон ли? За Симеон Дука Високия ли говориш, или за другия Симеон? Двама ли са били? Ти как научи? С леко ми бузи стъкних бързо лъжата. Трябва да ти призная, че проучвам с увлечение историята на рода. Двама симеоновци са последвали конмините до тези земи, Симеон Високия и е още един. Не знам нищо за това, призна Маркевинис. Само ми казаха, че името му било Симеон. А негов баща бил Никифор, чието дворец бил разположен близо до църквата Света Теодосия при Златния рок. Венецианци го пожарили през 1204 година, а бащата на Никифор той се запъна и завъртя глава бавно и натъжено като възстаряващ биво. Не помня името на бащата на Никифор. Лъв. Михаил. Василий. Забравих. Главата ми е пълна вино. Не е толкова важно, утеших го. Вече бях проследил мишката обратно до Константинопол, останалото беше лесно. Върти се някъде из главата ми, но има толкова имена толкова и мина. Той още си мърмореше, когато заспа, опрял глава в масата. Една от тъмнооките дъщери ме отведе в твърде проветрива спалня. Можех и да скоча във времето, щом научих всичко, за което бях дошъл. Реших обаче, че е по-прилично да прекарам нощта под покрива на моя прапрадядо, вместо да се изсуля като крадец. Съблякох се, угасих свещта и се пъхнах в леглото. В мрака меката плът на младо момиче се притисна до мен под зависката. Гърдите ми прилягаха приятно в свитите ми длани, ароматът ти беше чудно възбуждащ. Не я виждах, но си помислих, че някоя от трите дъщери на майка Винис, дошла да ми покаже докъде може да стигне семейното гостоприемство. Пръстите ми се плъзнаха по закръгления, гладък корени и надолу, между краката. Бедрата й се разтвориха, самата тя нямаше търпение да се любим. Изпитах смътно разочарование, че дъщерите на ни слягат толкова охотно с странници. Ако ще и да твърдят, че са благородни братовчеди. В края на краищата и тези хора бяха в моето родословно дърво. Нима потеклото ми е била размътвено от спермата на случайни натрапници? От много не стигнах до по-смущаваща мисъл, ако момичето е всъщност моя прапра. И още много прабаба, аз какво правя в едно легло с нея? Майната му на секса с непознати, но нима би трябвало да спи с свои далечни потомци, когато започнах издирването си, насъскан от Метаксас, не ме подтикваше желанието за кръвосмешение между епохите. Но ето че го правих. Налегнаха ме обризения и така се изнервих, че за малко да стана импотентен. Но моята дружка по-постеля се смъкна към корема ми и се заел сърдно с устни да ми върне желанието. Чудесна стара византийска традиция, рекох си, изподновена ерекция проникнах в нея, тласкам с наслада. Успокоявах съвестта си, че все пак има двойно по-голям шанс да се забавлявам с някоя от прапранелите си. Значи кръвосмешението изобщо не беше чак толкова сериозно. Съвестта ме остави на мира и двамата с момичето стигнахме ни до желания завършек. Тя се надигна от леглото и излезе. Когато мина пред прозореца, тясната ливица лунни лъчи открои бялото и дупе и бедра, блесна мимолетно и дългата руса коса. Чак тогава промях онова, което трябваше да знам поначало, момичетата от семейство с не биха легнали плански морски с госта. Някой обаче се бе погрижил за доброто ми настроение, като ми изпрати крепост на седенка от домашната прислуга. За какво трябваше да се наричкам с съвестта си? Облегчен, че не съм извършил кръвосмешение, аз заспах дълбоко. Сутринта пак закусихме студено печено огнешко юрис. Григорий Маркезини сподхвърли. До мен стигнаха слухове, че испанците открили нов свят отвъд големия океан. Как мислиш, има ли поне зрънца истина в това? Припомних си, че съм в 1556 година. Истина е, и то неоспорима, отвърнах. Видях доказателствата в Испания, в двора на крал Карлос. В новия свят има злато, нефрити подправки. И червенокожи хора. Червенокожи ли? О, не, братовче дедука, не, не, как да повярвам на това. Маркелинис се заливаше от смях, повика и дъщерите си. В новия свят на испанците. Там хората били с червена кожа. Каза ми го в братовчедът Дука. Е, по-скоро съм едно кожи. Смънках, но той май не ме слушаше. Червена кожа, а? Червена кожа? Сигурно нямат глави, а очите и устите са на гърдите им. Има еднократи, които попладнем дигат крак над главата си, за да им пази сянка. Да, да. О, прекрасен нов свят. Братовчеде, много ме развесели. Казах му, че за мен е удоволствие да го разведря. Благодарих му за изисканото гостоприемство, отново прегърнах целомъдрено всяка от дъщерите и се наканих да продължа по пътя си. Изведнъж прогрях, щом родовото име на моите прадеди е било Маркезинис още от 14 век чак до 20, никой от момичетата не беше моя пряка прародителка. Обризенията на моята превзета съвест бяха съвсем направни, но поне ми показаха докъде се простират за мен границите на позволеното. А имаш ли синове? Попитах домакина. Ами да, шестима дано родът ти се множи и процъфтява, пожелах му и си тръгнах. Изминах десетина километра, яхнал магарето, накрая вървах животното за маслиново дръвче и скочих напред по линията. 31. В края на почивката се явих да получа задача и за пръв път поех група като самостоятелен времеви куриер. Трябваше да водя шестима на едноседмична разходка в миналото. Те обаче не знаеха, че ми е за пръв път. Протопополос не виждаше смисъл да им каже, аз се съгласих с него. Не се чувствах новак. Преливах от нахалството на Метаксас. Не се страхувах от нищо, освен от самия страх. В предварителния разговор с туристите им изредих правилата за пътешествениците във времето с ясни, отсечени изречения. Призовах страховития образ на времевия патрул, за да ги откаже предварително от промяна на миналото, и поради неволно нехайство, и по злоумисъл. Обясних им как е най-добре да се опазват от неприятности. После им раздадох таймерите и ги настроих чрез моя. Тръгваме, заявих, назад по линията. Обаяние. Наглост. Джотелият, времеви куриер, напълно самостоятелен, назад по линията. Пристигнахме, започнах, в 1659 година преди настоящето, която ви е по-прилична като 400 година. Избрах я, защото е типична за ранния период на Византия. На власт е император Аркадий. Спомняте си от Истанбул в текущото време, чието би трябвало да се намира света София, а е и там, джамията Султан Ахмед. Е, разбира се, Султан Ахмед и неговата джамия все още са на около десетина столетия в бъдещето, а църквата въдна се първата света София, построена 40 години по-рано, когато градът е първо навлизал в младостта си. След 4 години ще бъде опожарена по време на бунт ще бъде причинено решението на Аркадия да прати в изгнание епископ Йоан Хризостомос, който отправил нападки срещу Евдокия, съпругата на императора. Да влезем. Виждате, че стените са видани с камъни, но покривът е дървен. Моята група се състоеше от строителен предприемач в щата Охайо, жена му, Тяхната недоделана дъщеря и съпруга и, с бяха и психиатър от Сицилия и кривокраката му временна съпруга. Типично сборище на преуспели граждани. В църквата не биха могли да различат неф от нартика, но аз им я показах с замах. После ги запознах набързо с Константинопол по времето на Аркадий, за да имат с какво да сравняват видяното в по-късни епохи. Два часа по-късно скочихме напред по линията в 408 година и аз отново гледах правленствата по случай кръщенето на малкия Теодосий. Открих себе си от другата страна на улицата, застанал до капи е страно. Не махнах с рука. Другото ми аз не показа с нищо, че съм забелязан. Питах се дали сегашното ми аз беше тук и предишния път, когато дойдох с капи страно главоблъсканиците в парадокса на натрупването ме потискаха и се постарах да ги пропъдя от ума си. Виждате развалините на старата света София, казах на туристите. Ще бъде съградена наново под покровителството на това бебе, бъдещия Теодосий II Паларинско, и ще бъде отворена за богомолци на 10 октомври 445 година скочихме напред по линията в 445 и присъствахме на церемонията по освещаването на църквата. Сред кариерите има две противоположни мнения по въпроса как е най-добре да проведеш екскурзия в миналото. Методът на тази страна показва 4-5 основни събития и оставя на туристите много време за странно приемници, затънтени улички и пазари, бавно, спокойно приближване, за да попият на воля духа на всяка епоха. Методът на Метаксас създава сложна мозайка от случки, като включва същите важни събития, а заедно с тях още 20, 30, дори 40 подредни, половин час тук, 2 часа там. Вече имах опит с двата и предпочитах метода на Метаксас. Онзи, който изучава сериозно Византия, търси въдълбоченост, не размах. Тези хора обаче не се стремяха да научат нещо задълбочено. За тях беше по-добре да им представяме Византия като същинско карнавално шествие, да ги подмятаме въдъхани из епохите, да им показваме бунтове и коронации, състезания с колесници, издигане и сгромолясване на паметници и владетели. Затова в моята група тук една година, то в друга, като подражавах на моя идол Метаксас. Отделих цял ден за пребиваването им в ранната Византия, както би поступил и капи страно, но в този ден местих 6 скока. Завършихме усилния ден в 537 година, в града, който Юстинян бе построил върху въглените останки на унищожение от буйството на сините и зелените. Пренесохме се в 27 декември, обясних. Днес Остинян ще участва в освещаването на новата света София. Виждате колко по-голяма е катедралата в сравнение с предшественичките си. Великанско здание – едно от чудесата на света. Юстинян е вложил в построяването и средства, които в наше време биха се равнявали на милиарди долари тази ли съществува и в сегашния Истанбул? Усъмни се зетят на предприемача. Да, в основните си черти. Няма ги минаретата, мюсулманите са ги пристроили, разбира се, когато превърнали църквата в джамия. Готическите контрафорси също още не са изградени. Освен това големият купол в момента не е онзи, който сте свикнали да виждате този тук е малко по-плосък и по-широк. Ще се окаже, че архитектът го е изчислил неправилно и половината купол ще се срути през 558 година, след като земетресения отслабят сводовете. Ще станете свидетели на това утре. Погледнете, идва Юстинян. Малко по-рано им бях показал изтърмозения Юстиниан през 532, който опитваше да се справи някак в бунтовете. Императорът, който се появи пред нас в колесница, петлена от четири грамадни черни коня, изглеждаше остарял с доста повече от 5 години, напълнял и още по-червен далест, но и несравнимо по-уверен в себе си, въплъщение на повелител. Имаше защо, щом бе надделял над страшното предизвикателство към властта му и бе превърнал съсипания брат в нещо толкова величествено, че нямаше равен на себе си. Съновници и придворни стояха отпред от двете страни. Ние оставахме на страна почтително сред простолюдието. служители, дякони и в скъпите си одежди чакаха императорското шествие псалми в старинни младово се разнасяха под небето. Патриарх Менос се появи пред колосалната имперска порта на катедралата. Юстиниан стъпи на земята. Императорът и патриархът влязоха рамо до рамо в сградата, съновниците въдяха по им. Според една хроника от 10 век, обадих се аз, Юстиниан бил въвладян от чувствата си, когато влязъл в новата света София втурнал се към Апсиратор и е отправил слова на благодарност към Господ, който позволил сътворяването на такова здание, после се проникнал. О, Соломоне, надминахте! В службата на времето смятаме, че за посетителите на епохата ще бъде интересно да чуят прословутото възклицание, затова още преди години сме скрили ушенце до Но Носи основател, който ще ни предаде думите на Юстиниан, щом доближи апсирата. Слушайте. Включих основателя. В този миг но колко кариери и стълпата наоколо правеха същото. Ще настъпи време, когато ще се струпаме толкова много пришелци в миналото, че гласът на Юстиниан, усилен от хиляди миниатюрни устройства, ще загадни страховито навсякъде в града. От основателя в дланта ми лехтяха стъпки, които спряха внезапно. И думите на Юстинян стигнаха до нас, първото му възклицание, откакто бе влязъл в този безсмъртен архитектурен шедьовър. Прегракнал от ярост, императорът изрева. Я погледни нагоре, в тъпако. Намери ми майко ебеца, който е оставил онова скеле под купола, Искам кашаците му в алабастрова за още преди богослужението. Аз се обърнах към моите шестима туристи. С началото на пътешествията във времето фактите ми принудиха да преразгледаме много от най-вдъхновяващите исторически случаи. 32. През нощта, докато моите уморени туристи спяха, аз се изсолих, за да извърша малко лични проучвания. Това беше грубо нарушение на правилата. От куриера се изисква да бъде до клиентите си през цялото време, в случай, че нещо ги застраши внезапно. В края на краищата туристите не знаят как да въздействат таймерите и само куриерът би могъл да им помогне да се спасят. Въпреки това аз се прехвърлих 6 века напред по линията и посетих епохата на моя преуспяващ прародителник и фардука проявихме гостта си още в първата самостоятелна задача, но всъщност не си позволих особено големи рискове. Мепак аз ми бе обяснил безопасния начин да се впускам в такива странични начинания, трябваше да наглася таймера си много бръжливо, за да остана далеч от туристите най-много минута. Аз скочих от 27 декември 537 година, 23 часа и 45 минути. Можех да се пренеса назад или напред по линията и да прекарам там часове, дни, седмици или месеци а щом привършах личните си дела, оставаше само таймерът да ме върне в 27 декември 537 година, 23 часа и 46 минути. От гледна точка на спящите туристи отсъствието ми щеше да продължи 60 секунди. То се знае, във връщане в 23 часа и 44 минути нямаше да е особено сполучлив ход. В една и съща стая бих присъствал два екземпляра, а това поражда парадокса на удвояването, равновидност на парадокса на натрупването. Несъмнено бих си навлякал порицание, ако не е нещо по-лошо от времевия патрул, ако научиха. Затова точните сметки са задължителни. Има още проблеми, например, изборът на място за прехвърлянето. приемницата, където бях настанил групата си през 537 година, нямаше как да се запази до 1175 година, към която се отправях. Не можех да се прехвърля с лепешком от стаята, защото бих могъл да се появя на съвсем нежелано за мен място, построено по-късно, да речем, тъмница. По-безопасно е да изляза на улицата и скоча оттам и на отиване, и на връщане. Така обаче се откъсвам от туристите за повече от минута, слизам по стълбата, намирам тихо и скрито къпче за скока и така нататък. И ако някой патрулен дойде на поредната си проверка и попита защо, дяволите ме взели, съм на улицата, а не с клиентите, ще загаза. Въпреки това се прехвърлих напред по линията и ми се размина безнаказано. До тогава не бях идвал в 1175 година. Може би последната истински хубава година на Византия. Струваше ми се, че над Константинопол е надвиснало предчувствие за беда. Дори облаците изглеждаха зловещи. Субективни щуроти когато можеш да се движиш на воля напред-назад по линията, това изкривява представите ти. Аз знаех какво предстои за тези хора, а те – не. Византия през 1175 година беше наперена и оптимистично настроена. Черните знамения съществуваха единствено във въображението ми. На трона беше Мануил Първоримско Коннин, свестен човек, чието дълго, сладно царуване клонеше към края си. Нещастията вече го дебнеха. Императорите от династията Конни бяха прекарали целия 12 век битки, за да си върнат Мала Азия, завладяна от турците през предишното столетие. Аз знаех, че през следващата 1176 година Мануил ще загуби цялата азиатска част от империята си за един ден в сражението при Мирио Кефалон. И след това за Византия предстои само обадък. Но Мануил още не знаеше това. Никой тук не знаеше. Освен мен. Тръгнах към Златния рок. През този период средище беше не районът на Света София, хиподрома Ягбустелма, а кварталът Лахерна, североизточната част на града, в чието край се срещаха крепостните стени. В края на 11 век император Алексий Първо Римско бе преместил двора тук по своя прищявка, изоставяйки бъркотията на големия дворец. Сега неговият внук Мануил властваше тук в брясъка на славата си, а големите феодални родове бяха поставили свои дворци наблизо по край Златния рог. Един от най-прекрасните мраморни палати принадлежеше на Никифор Дука, моя далечен прадядо. Половината утъл щъках около двореца и се опиянявах от великолепието му. Малко преди пладне портата се отвори и видях самия Никифор да се появява в колесница в обедната си разходка. Той беше внушителен мъж дълга, сложно сплетена черна брада и натрупена, обшита с злата роба. На гърдите си носеше златен кръст, инкрустиран с огромни скъпоценни камъни, по ръцете му изкряха пръстени. Пред портата се най-събрала тълпа да гледа как благородният Никифор излиза от двореца. На минаване той хвърли щедро шепа монети на гъмжилото. Улових една, тънко, невзрачно кръгче, сечено по времето на Алексий Първо Римско, очукано на много места. Конни ми те бяха започнали да обесценяват парите безобразно. Все пак не е зле, ако можеш да русиш на злепачите дори монети с доста малко злато в тях. До ден днешен си пазил този протъркан някак мазен на вид византин. Смятам го за свое наследство от онзи прадядо. Колесницата на Никифор отпраши към императорския дворец. Мръсен старец до мен въздъхна, прекръсти се многократно и смънка. Спасителят да благослови Никифор какъв чудесен човек. Старецът се налишил от целия си нос, както и от лявата си ръка до китката. В този късен период младите византийци бяха решили да усъкътяват за някои дребни престъпления. Все пак беше някакъв напредък, защото съгласно законите на Юстиняни в тези случаи се полагаше смъртно наказание. По-добре да загубиш око, езика или носа, отколкото живота си. 20 години служих на Ники Дука. Не млъкваше старецът. Най-хубавите години в живота ми. А защо ме пусна? Попитах го. Той вдигна чупенчето на лявата си ръка. Хванаха ме да крада книги. Аз бях писал и купнех да имам някои от книгите, които преписвах. Никифор имаше толкова много. Нямаше да му липсват 5-6 от тях, но не разкриха и загубих не само ръката си, но и службата, още преди 10 години. Ами минусът ти. В унази сурова зима преди 6 години откраднах каче с осолена риба. Не ме бива въкрадец, все не хващат. И как се прехранваш? Той се усмихна. От милосърдието на околните. Изпроси я. Би ли дал сребърна нумизма на един нещастен старец? Огледах монетите, които имах. За съжаление всички сребърни бяха от 5 и 6 век, излезли от обращение твърде отдавна. Ако старецът се опиташе да си купи нещо с такава монета, щяха да го обвинят, че е ограбил някой колекционер сред аристократите. Вероятно биха му отсекли и другата рука. Затова сложих на дланта му чудесен златен византин от началото на 11 век. Той се облещи към монетата. Твой съм с цялата си душа, благороднико. Възкликна той. Що не тъй, ела е мен в най-близката кръчма и ми отговори на няколко въпроса. С радост. С радост. Поръчах вино за двама ми и стисках от него всичко, което знаеше за родословието на Дука. Не понасях лесно гледката на обезобразеното лице срещу мен и докато си приказвахме, все се вторачвах в рамото му, но той като че беше свикнал с това. Знаеше всичко, което аз исках да науча, защото едно от задълженията му при Дука било да преписва семейните архиви. Каза ми, че Никифор е на 45, защото е роден през 1130 година. Негова съпруга е Зоя Катакалон и имат 7 деца – Симеон, Йоан, Лъв, Василий, Елена, Теодосия и Зоя. Никифа бил най-големият син на Никета Дука, роден през 1106 година, чиято съпруга подбила била Керуариус, за която се венчал през 1129 година. Никета има имали още пет деца – Михаил, Исак, Йоан, Роман Янов. Баща на Никета Билър Ардука, роден през 1070 година, който се оженил за Пулхерия Тес през 1100 година, другите им деца били Симеон, Йоан, Александър. Изброяването продължаваше и бележеше присъствието на родадока в отминалите поколения на Византия, 10 век, после девети, осми Имената ставаха по-несигурни, появяваха се пропуски в архивите, старецът се мръщеше, запъваше се, молеше да го извиня, че сведенията са толкова оскъдни. Два-три пъти опитах да го спра, но той не желаеше да млъкне и накрая завърши с някой си Тиберия дука е през 7 век, за чието съществуване призна, че може и да е било легенда. Сам разбираш, че това е само потеклото на Никифор на натърки той. Имперският род е съвсем друго разклонение, което мога да проследя за тебе в миналото от комнините до император Константин X Римско и неговите предшественици, които към онези дука бяха равнодушни, макар че и те бяха далечни мои сродници. Ако исках да науча родословието на императорите от рода можех да прочета на спокойствие трудовете на историци. Интересуваше ме само моят, по-скромен дел, отделил се от родословното дърво на императорите. Благодарение на обезобразения бивш шписър научих в още три века от историята на Дука, от които произхождаше Никифор. Знаех и какво ще последва, от сина му Симеон, Озовал се в Албания, до Мануил Дукал Пардиро Кастро, чиято най-голяма дъщеря се омъжила за Николай Маркевинис, нататък беше родовата линия на Маркевинис, докато една от дъщерите им се омъжила за син на рода Пасивири се родила моя достоен дядо Константин, чиято дъщеря Диана пък се омъжила за Джотсън Дани Елиот втори и дарила света с моята забележителна особа това е за старанието ти, казах и дадох на опърпания старец още една златна монета. Измъкнах се от кръчмата, докато той още хвърляше за шеметен благодарността си. Знаех си, че Метаксас ще се гордее с мен. Може би дори ще завижда мъничко, толкова набързо съставих родословно дърво, простряло се през повече векове и от неговото, което стигаше до 10 век а моето, макар и малко недоказано, до седми. Е, да, той имаше списък с стотици свои предпечи, аз научих подробности само за десетки от моите, но не сам бе започнал години преди мен. Настроих внимателно своя таймер и скочих обратно в 27 декември 637 година. Тъмната улица беше безлюдна. Влязох при пряно в приемницата по-малко от три минути се бяха измивали от моето изчезване, въпреки че прекарах 8 часа напред по линията в 1175 година. Моите туристи спяха дълбоко. Всичко беше наред. Аз бях доволен от себе си. Запалих свещ и си записах каквото знаех за родословието на дука върху парче стар пергамент. Нямах намерение да правя нищо с това родословно дърво не търсех прародител, когато да убия, както си бе наумил капи страно, нито прародителки за съблазняване, както постъпваше Метаксас. Само исках да се понаслаждавам на факта, че сред моите предшественици има дука. Някои хора не могат да се похвалят с каквото и да било родословие. 33. Не мисля, че можех да се меря с метак аз като куриер, но нарисувах за моите хора съвсем сносна картина на Византия. Свърших страхотна работа като за опит. Минахме на скокове през всички върхови моменти и някои от паденията показах им кръщението на Константин Лайното, унищожаването на иконите по волята на Лъстрето Римско, нашествието на българите през 813 година, дърветата от позлатен бронз в Магнаурската школа на Теофил, голярите на Михаил Пияницата, пристигането на първите кръстоносци през 1096 1997 година, несравнимо по-унищожителната поява на участниците в четвъртия кръстоносен поход през 1204 година, успешният опит на византийците да си върнат града през 1261 година и коромясването на Михаил Осморинско. Накратко, всичко, което си струваше да видят. И моите хора се захласваха. Подобно на повечето туристи в миналото, те много си падаха по бунтовете, възстанията, размириците, обсадите, масовите клонета, нашествията и пожарите. Кога ще ни покажеш как нахлуват турците? Честичко питаше предприемачът от Охайо. Искам да видя как проклетите турци опустошават това място. Напредваме натам, уверявах го. Първо им представих Византия с нейния залез при династията Палеолог. Империята е загубила повечето си земи, обясних, когато се преместихме напред по линията в 1275 година. Сега византийците мислят и строят в смален мащаб. Ценят над всичко интимността. Ето я малката църква Света Мария Монголска построена е в чест на извънбрачна дъщеря на Михаила Сморинско, която за малко е била съпруга на монголски хан. Долавяте ли очарованието и простотата? Принесохме се още по-напред в 1330 година, за да надникнем в църквата Христос Спасител. Туристите вече я познаваха от Истанбул в текущото време под турското име Кария Джамини. Видяха я каквато е била преди, с всичките измайващи мозайки, свежи и нови. Погледнете там, сочех им. Ето я Мария, която се омъжила за монголец. Още можете да я видите и в текущото време. А тази, ранните години и чудесата в живота на Христос, я няма в наши дни, но сега се убеждавате, че е била превъзходна. Колко докторът от Сицилия си направи пълен холографски запис на църквата. Носеше камерата в шепа. Службата на времето допуска това устройство в миналото, защото никой не би го забелязал, нито пък би проумял за какво се използва. Неговата кривокрака временна съжителка се тътреше край стените яхкаше неспирно. Онези от Охайо май скочаеха, както и очаквах. Все едно, ако беше нужно, щях да им натикам малко културна сила в гърлата. Кога ще гледаме турците? Питаха нетърпеливо. Подминахме епидемията на черна смърт от 1347-1348 година. Не мога да ви заведа там, от всякох предсъдитите туристи трябва да се запишете на специална екскурзия из чумните епидемии, ако искате да присъствате на тях. Зетът от Охайо сунтя. Вакцинирани сме, както се полага. Но 5 милиарда в нашето текущо време не са защитени, напомних аз. Можете да пренесете заразата и да развихрите световна епидемия и тогава ще бъдем принудени да наличим цялата ви екскурзия от потока на времето, за да не допуснем това бедствие. Не бихте искали, нали? Зяпаха ме неразбиращо. Вижте какво, щях да ви заведа, ако можех. Но не е забранено по закон. Никой не може да влезе в години на чума без специално разрешение, каквото аз нямам проповедох ги към 1385 година, звалиняващия Константинопол с все по-малкото жители задмогъщите му стени. Цели квартали бяха изоставени, много църкви се рушаха полека. Турците опустошаваха околните дъни. Качих моите хора на крепостната стена зад Лахена и им посочих конници на турския султан, обикалящи наблизо. Приятелчето от Охайо размаха и мрък към тях. Мръсни варвари. Букуци. Стигнахме и до 1398 година. Показах има надолу Кисар, крепостта на Султан Баявит на Абятския бряг на Босфора. Лятната мърня замазваше малко гледката, затова прескочихме се есента и пак се взряхме. Подавахме си с кришом два малки бинокъла доближиха ни двама престарели византийски монаси, върнаха ми преди да ги прибера, и поискаха да им кажем през какво гледаме. Помага на очите, отвърнах и се изнесохме оттам набързо. В лятото на 1422 година наблюдавахме как армията на султан Мурат II римско млад и здраво по крепостните стени. Двайсетина хиляди турци изгориха селата и нивите около Константинопол, изтребиха жителите, изкорениха лозята и маслиновите дръвчета, а сега напираха да влязат в града. Избутваха обсадни машини към стените, блъскаха страни по портите, мятаха грамадни камъни с огромни катапулти, изобщо забавляваха се с цялата тежка артилерия на онова време. Промъкнах се с туристите печак до битката, за да се насладят на зрелището. Стандартният похват е групата да се маскира като поклонници, те могат да се врат навсякъде. Раздадох кръстове и коми, накарах всички да си придадат отнесено изражение и ги поведох с песен на уста. Разбира се, нямаше как да ги науча на византийски псалми, затова им казах да ме лънкат каквото им шумне, стига да звучи тържествено и набожно. Семействата от Охайо тутък си подхванаха химна на щатите и го повтаряха неуморно. Психиатърът и приятелката му се развличаха сари от опери на верги и почини. Защитниците на града прекъсваха за малко заниманията си, за да ни махнат с рука и да ни поздравят. Ние също ги поздравявахме и прекръствахме. Ами ако не убият? Поколеба се ветят от Охайо. Не може да се случи. Не нали е окончателно. Ако случайно ви улучат, ще повикам времевия патрул и те ще ви измъкнат от тук 5 минути предварително. Той ме гледаше с недоумение. Византийците се сражаваха на стървено, за да отблъснат турците. Мятаха по тях гръцки огън и врящо масло, отсичаха всяка глава, която се подаде над стената, понасяха ударите на обсадните машини. И въпреки това изглеждаше неминуемо градът да падне до залез. Здрачаваше се. Сега внимавайте, дадох знак на туристите. На няколко места около крепостните стени лумнаха огньове. Турците сами подпалваха обсадните машини и се оттегляха. Защо? Питаха ме моите хора. Само след час градът щеше да бъде техен. Византийски историци ще напишат по-късно, че се случило чудо. Появила се Дева Мария в виолетова мантия сред ослепително сияние и обиколила стените турците избягали в ужас. Къде? Овърташе се детят. Не видях никакво чудо. Не видях никаква Дева Мария. Дали да не се върнем половин час назад и да погледнем пак? Колебриво предложи жена му. Обясних им, че всъщност никой не е виждал Дева Мария на укрепленията. При Султан Мурат пристигнали вестоносци с новината за възстание срещу него в Мала Азия поради опасението да не бъде откъснат от владенията си и обсаден на свой ред в Константинопол, ако го превземе, той се отказал веднага от нападението и потеглил да се разправи с бунтовниците на изток. На хората от Охайо им личеше, че са разочаровани. Май наистина искаха да видят Дева Мария. Видяхме я на екскурзията миналата година, промърмори зетят. Тогава беше друго, поправи го жена му. Онази беше истинската, не някакво си чудо. Настроих таймерите и продължихме напред по линията. Утрото на 5 април 1453 година. Чакахме изгрева върху крепостната стена. Градът вече е обграден напълно, започнах аз. Султан Мехмед завоевателя е построил крепостта Румали и Хисар на европейския бряг на Босфора турците затягат обръча. Елате да видите и да чуете. Слънцето се издигна в небето. Надникнахме от стената и не оглуши мощен вопъл. Отлъв златния е рок са палатките на турската армия, която наброява 200 000 души. В Босфора има 493 турски кораба. Византийските гранители на града са 8000 и имат 15 кораба. Християнска Европа не се притече на помощ но християнска Византия, дойдоха само 700 генуезки войници и моряци под командването на Джовани Джустиниани. Никой от туристите не се сети за приликата с името на Юстиниан, не чуехото от далечното минало. Византия ще бъде хвърлена на вълците. Чуйте рева на турците, Прочутата верига беше опъната през златни ероти закрепена от двете страни, огромни дънери, съединени с железни кути, препречваха достъпа на нашествениците към пристанището. Вече бе разкъсана веднъж, през 1204 година. Сега беше по-яка. Скочихме напред в 9 април и наблюдавахме как турците се промъкват все по-близо до стените. Прехвърлихме се в 12 април и гледахме как огромното турско оръдие започна да бълва огън. Християнският продажни Урбан от Унгария го бе направил за турците. Стоволски впряга го изтеглиха към града. Долото, широко три стъпки, изстрелваше гранитни дюлета по 700 кг всяко. Видяхме огнена струя, кълбогил, после чудовищна каменна топка се издигна мудно и се заби в стената в облак прахоляк. Ударът беше с такава мощ, че тръпката бе усетена с целия брат. Ушите ми звъняха от взрива. Могат да стрелят с само по седем пъти на ден, казах на туристите. Вреждането е важно. Сега вижте това. Още седмица напред по линията. Нашественици се бяха скупчили около великанското оръдие и го подготвяха за изстрел. Запалиха фитила и то се пръсна с потрясаващ изблик на пламъци, громадни парчета от дулото разкъсваха турците. Навсякъде се въдяляха трупове. Византийците нададоха радостни крясъци от стените. Сред мъртъвците Юрбан вметнах аз но турците скоро ще направят ново оръдие. Вечерта турците напираха към стените, а ние пеехме прекрасната Америка Яри от Отело, докато гледахме как храбрите генуесци на Джовани Джустиниани ги отблъскват. Над главите ни свистяха стрели. Малцина от византийците стреляха с трудни заборавени и неточни пушки. Показах последните дни на обсадата толкова виртуозно, че самият аз се пресълзих. Представих на моите хора морски битки, ръкопашни схватки по крепостните стени, молебени в света София. Дадох им възможност да видят как турците хитроумно издърпаха корабите си върху дървени тръпи от Босфора в Златния рог, за да заобиколят веригата. Направих ги свидетели на ужаса на византийците, когато утрото на 23 април разкри пред погледите им 72 турски кораба, пуснали котва в пристанището, а след това и зрители на доблестната победа на генуесците над тези кораби. Скачахме, виждахме стените да се ронят, но да устояват, виждахме упорството на защитниците да крепне, а решимостта на нападателите да чезне. През нощта на 28 май отидохме в Света София на последното християнско богослужение, което щеше да бъде извършено там. Човек можеше да се заблуди, че целият град се е събрал в катедралата, император Константин XI Римско и свитата му, просяци и жечи, търговци, сводници, католици от Генуа и Венеция, войници и моряци, княза и попоне, а също и тълпа преоблечени гости от бъдещето, може би повече от всички други на куп. Слушахме звъня на камбаните на милото кирие на свещениците, коленичихме и новина, дори някои пътешественици във времето, плакаха за Византия. Когато литургията завърши, повечето свещи бяха угасени и прекрасните мозайки и фрески потънаха в сентите после настъпи 29 май, последният ден на един свят. В два часа пред нощта турците настъпиха към портата Свети Роман. Джустилиани беше ранен. Битката беше страшна и по неволя държах туристите в страни от нея. Ритмичното Аллах, Аллах, набираше мощ, докато врязата запълни цялата вселена, Бранителите се оплашиха и побягнаха, а турците нахълтаха в града. Всичко свърши, казах аз. Император Константин въдива в сраженията. Хиляди бягат от града, други хиляди търсят убежище въд залостените порти на света София. Гледайте, гледайте, грабежите, кланетата. Скачахме трескаво, изчезвахме и изниквахме, за да не ни прегазват конници, препускащи весело по улиците. Нищо чудно да сме стреснали на турци, но в това безумие вълшебното изчезване на групичка поклонници едва ли ги е развълнувало особено. Избрах за завършек 30 май, Султан Мехмед влезе победоносно в древния Византион, придружен от визири, паши и еничари. Спира пред света София, шепнех на туристите вземаше пръст и я посипва на челмата си в знак на смирение пред Аллах, удостоил го с такава велика победа. Сега влиза. Не е безопасно да го последваме. Вътре ще завари турчин, който разбива с кирка мозаечния пот, и ще сметне постъпката му за богохулство. Султанът ще зашлеви този мъж и ще му забрани да съсипва катедралата. Света София ще бъде превърната в джамията Ая София. Вече няма Византия. Да тръгваме напред по линията. Замаяни от видяното, шестимата чакаха да настроя таймерите им. Дадох сигнала и ние се върнахме в 2059 година. Малко по-късно в службата на времето предприемачът от Охайо дойде при мен. Изпружи палец нагоре във вулгарния жест на човек, предлагащ бъкшиш. Синко, само искам да ти кажа, че тази екскурзия си беше трепач. Ела при терминала, та да притисна този палец към сензора и да покажа колко съм ти благодарен. Съжалявам, отговорих, но ми е забранено да приемаме парични подаръци. Остави ги тези глупости, синко. Ще си представим, че си се разсеял, докато съм ти превеждал малко парици в сметката, бива ли? Хайде да речем, че ти нищичко не знаеш за това. Не мога да попреча на прехвърляне на сума, за която не знам, вдигнаха мене. А така. Проклет да съм, ама страхотно шоу беше, когато онези турци влязоха в града. Страхотно шоу, когато получих извлечението от сметката си следващия месец, аз научих, че палецът на предприемача е добавил цяла хилядарка към моите пари. Не докладвах на началниците си. Според мен си заслужавах бакшиша, каквото ще да гласяха правилата. 34. Реших, че съм заслужил и правото да прекарам почивката си във вилата на Метаксас в 1105 година. Вече не бях досадник, облизващ се чирак, а пълноправен член на братството на времевите кориери. И то сред най-добрите в според собственото ми мнение. Не виждах причини да се опасявам, че няма да бъда добре дошъл при Метаксас проверих графика, и той като мен току-що се бе върнал от екскурзия. Значи е във вилата си. Взех си нов комплект византийски дрехи, поисках пълна кесия с златни византини и се приготвих за скок в 1105 година. Спомних си обаче за парадокса на едновременността. Не знаех точно кога през 1105 е подходящо да се появя а трябваше да се съобразявам и с текущото му време там. За мен в момента беше ноември 2059 година. Метак с себе прехвърлил наскоро в някакъв отрязък от 1105 година, който за него се ответстваше на ноември 2059. Да речем, че това е юли 1105. Ако скоча в март 1105, намиращият се фонзи онзи отрязък ме пак изобщо не би ме познавал. За него щях да бъда неканен простак. Ако пък му се изтреса през юни, ще бъда недоказалият се новак. Попаднали в октомври, ще срещна пак аз, който е с три месеца пред мен в текущото време и познава собственото ми бъдеще. Нямах никакво желание да изпитам прелестите на парадокса. Опасно и малко плашещо е да се натъкнеш на човек, живял в период, до който ти още не си стигнал. Нуждаех се от помощ. Отидох при Спирос Протопополос. Метакса сме покани да му гостувам през почивката, но не знам в коя точка да го потърся. Защо мислиш, че аз знам, с Осман Гътрата Папалос. Не споделя с мен. Предположих, че ти е оставил нещо като таблица за съответствието на текущото му време тук и там. Какви ги плещиш, подяволите? Запитах се дали не допускам някакъв непоправим гав, но упорствах до край. Намигнах и подчертах. Ти знаеш къде е метакса сега. Може би знаеш и кога. Стига де прото. И аз съм посветен в тайната. Няма нужда да увърташ. Той отиде в съседната стая да се допита до пластира си Хешел. Те сигурно го успокоиха, защото Прото протопополос се върна и прошепна на ухото ми. 17 август 1105 година. Поздрави го от мен. Благодарих и излязох. Метаксас живееше в предградията, извън крепостните стени на Константинопол. Земята беше ефтина там в началото на 12 век заради злощастие като нахлуването на грабещите всичко по пътя си печенеги през 1090 година и преминалата през империята разпасена в ган на кръстоносците 6 години по-късно. Земевладелците извън града бяха пострадали зле. Много имения се разпродаваха. Метак сам бе купил своето през 1095 година, когато хората още се опомняха от щетите, нанесени им от печенегите, а вече чуваха за новата опасност, доближаваща земите им. Но той е имал огромно предимство пред продавачите, проверил е напред по линията и е знаел за спокойния период, предстоящ подвоз на Алексий Подворимско Комнин. Вилата му нямаше да пострада от никакви беди през целия 12 век. Отидох в старата част на Истанбул, хванах такси до останките на крепостната стена и продължих 5 км нататък. Вярно, в текущото време това не беше селска област, а проснал се на широко си в придатък на съвременния град. Когато пресметнах, че съм се отдалечил достатъчно, притиснах палец към сензора и освободих таксито. Застанах на тротуара и обмислих още веднъж скока. Някакви хлапета ме видяха във византийските ми дрехи и дойдоха да повяпат. Знаеха, че ще скоча в миналото. Подвикваха ми оживено на турски, може би молеха да ги взема със себе си. Едно момче вритна ангел, че ми каза на разбираем френски. Дано ти отсекат главата. Децата са толкова мило откровени, нали? И във всички епохи са очарователно ви. Настроих таймера, показах среден пръст на малкия доброжелател и се пренесох назад по линията. Сивкавите сгради изчезнаха. От мрачния ноември попаднах в слънчевото сияние на август. Изведнъж дишах чист, благоуханен въздух. Стоях до широк кълдърнен път между ширмали се и води, Скромна колесница с два коня изчатка към мен и спря. Строен младеж в прости селски дрехи сведе почтително глава. ми господине, ме такса сме изпрати да ви закарам при него. Но, той не ме очакваше. Затворих си устата припряно, за да не изтърся нещо неуместно. Очевидно ме Баксас не очакваше. Да не би все пак да се бях напъхал в парадокса на едновременността. Свиха мене и се качих в колесницата. Потеглихме на запад и по едно време кочеляшът кимна към заемащите много декар ловя вляво от пътя и смокиновата градина вдясно. Всичко това принадлежи на Метаксас, осведоми ме Годо. Идвали ли сте тук преди? Никога. Моят господар е велик човек. Той е приятел на бедните и съратник на знатните. Всички го почитат. Самият император Лексий беше тук миналия месец. Тръпки ме побиха, щом чух това. Достатъчно зле беше, че Метак САЩ има друг живот 10 века назад по линията, но какво биха казали патрулните за навика му да се вдушава с императори? Не се съмнявах, че дава съвети и променя бъдещето, защото знае какво предстои. Той направо се бетонираше незаличимо в историческата матрица на епохата като ценен сподвижник на владетеля. Едва ли имаше кой да се мери с него по дървост. След смокините и ловята се ширнаха житни ниви. И това принадлежи на Метаксас, осведоми ме кочияшът. Бях си представил как Метаксас живее в уютна малка ви от 10 на 20 декара земя, градина отпред, може би малко зеленчуци отзад. Не подозирах, че ще се окаже едър земевладелец. Минахме по край пасящ, добита кимелница, въдвижвана от тътрещи се в кръг волове, имаше и езерце, несъмнено пълно с риба. Накрая стигнахме до две редици кипариси, въсенчили отклонени от пътя. Завихме и не след дълго пред нас се откри великолепна вила, а пред входа ни чакаше метакса с премяна, подходяща за сподвижник на император. Джът, извика той и се прегърнахме. Приятелю, братко, Джок, разказаха ми за твоята екскурзия. Прекрасно. Туристите не спирали да те хвалят. Кой ти каза? Колети си папас. Тук са. Влезде, влез. Вино за моя гост. Има роба за него. Влизай, Джок, влизай. 35. Вилата беше построена в класически стил, пери перистил, с огромен централен двор, колонади, мозаечни подове, стенописи, просторна приемна, декоративно басейнче, специална зала с скулптури облицована с мрамор баня. Родини ме поведоха почтително, но настойчиво към банята и ме так са сподвикна, че ще се видим по-късно. Отнасяха се с мен като с царска особа тъй му окоси Рубин, научих от Метаксас, че били и персийки, се погрижиха за мен в банята. Носеха само припаски, аз нямах и това по тялото си, защото ми смъкнаха дрехите с кискане и побутване с гъди, и се заеха да ме търкат и се помисват, докато не засиях. Парна баня, гореща вода, студена вода. Накрая ме изсушиха много усърдно и ме надивдиха в най-елегантната туника, която ще нося някога. После се скриха с поклащане на почти голите си задничета в някакъв подземен проход, а економна средна възраст ме заведе в Аталума. Там ме такса сме чакаше скани студено вино. Харесва ли ти? Всичко е като на сън. Ти си в моя сън. Видя ли стопанствата? Жито, маслини, добитък, смокини, всичко имам. Обработвам ги арендатори. Всяка година купувам нови земи с печалбите от предишната. Невероятно, поклатих глава. Още по-невероятно е, че оставаш безнаказан. Заслужил съм си неприкосновеността, спокойно отвърваме Метаксас. Времевият патрул знае, че не бива да ме тормози. Наясно ли с твоето присъствие тук? Според мен, да но не ме закачат. Внимавам да не внеса значителни промени в структурата на историята. Не съм злодей. Просто си угаждам. Но ти все пак променяш историята. Някой друг е притежавал тези земи в истинската 1105 година. Това е истинската 1105 година. Говоря за първоначалното време, преди тук да дойнат хора, възползвали се от ефекта на Бенчли. Ти вече си остави името си в архивите. Господи, твоят кучия ще наричаше таксас. С това име ли се представяш и тук? Те стокли с таксас. Защо не? Хубаво гръцко име. Да, но... Той навсякъде в документите, в регистрите на бирниците и още къде ли не ти несъмнено си променил византийските архиви, стигнали до наши дни, като поставяш името си, където не го е имало преди. Какво си? Няма опасност, прекъсна ме Метаксас. Ако не отнема живот и не създам живот тук, ако не потикна никого да промени съществено намеренията и решенията си, всичко е наред. Знаеш ли, Твърде трудно е да насочиш в друга посока потока на времето. Трябва да направиш нещо наистина решаващо, например, да убиеш монарх. С кроткото си присъствие тук аз внасям само древни изменения, но десетте столетия до нашето настояще ги погасяват. Е, схвана ли? Вдигнах рамене. Кажи ми още нещо. Как научи, че ще дойда? Той се разсмя. Надникнах дена напред по линията и те видях тук. Затова проверих точно кога ще се появиш и изпратих Николай да те посрещне. Спестих ти дълга разходка, нали? Естествено. Още не мислех с четири измерения. Нямаше никаква причина Метоксас да не отглежда често непосредственото си бъдеще тук, за да не стане жертва на неприятна изненада в тази понякога непредвидима епоха. Да отидем при другите, подканиме Метаксас. Изтягаха се на дивани до малкия басейн в двора и дъвчеха къщата печено месо, които рубини в прозирни роби пъхаха в устите им. Тук бяха двама от колегите ми, колети си папас, които се наслаждаваха на почивката си. Папас с происналите му стаци някак успяваше да изглежда натъжен и когато пощитваше закръглено персийско задниче, но колетис, пълен и шумен, беше в добра форма, пеше и се кикотеше. Трети мъж, когато не познавах, се взираше в рибите, щъкащи из басейна. Макар да носеше роба, типично за 12 век, лицето му тутък е си издаваше в него мой съвременник. Познах. Запознай се с академичен магистър Паул Шпеер, каза ми ме с сас на английски. Дошъл е по работа. Доктор Шпеер, запознай се с времеви колиеджа Телиот. Докоснахме длани официално, Шпея беше на около 50 години, изглеждаше леко съсухен, блед дребосък с главато лице и нервно шарещи очи. За мен е удоволствие, кимна ми той. А това е Евдокия, продължи с запознанствата на таксас. Разбира се, забелязах я в мига, когато влязох в двора. Слабичко момическе стенява коса, с светла кожа, но тъмни очи, на 19-20 години. Цялата беше окичена с бижута и си личеше от пръв поглед, че не е рубиня. Дрехата й обаче изглеждаше твърде смела според византийските нрави, състоеше се само от ивици полупрозрачна куприна, омотани два пъти около тялото й. Там, където се опъваше, виждах малки штръкнали гърди, помълчещите сенчанш, плосък корем и дори смъртно провираше триъгълникът от косми между бедрата й. Предпочитам тъмнокоси и мургави жени с попищни изливки, но и тази Ердокия ми се стори особено привлекателна. Тя изглеждаше напредната като свита пружина, стръхнала от стена ярост и жар. Вторачи се в мен с невъзмутимо самочувствие и показа одобрението си, като опря и мръци в хълбоците си извиграт. От движението плътът прилепна още повече и показа голотата и отдолу доста по-подробно. Усмихна ми се и очите и блеснаха похотливо. Метаксас пак ми заговори на английски. Разказах и за тебе. Тя е моя прапра. И така нататък. Баба. Опита я как е слеглото леглото тази нощ. Върти си задника невероятно. Ердокия се засмя още по-приветливо. Не знаеше какво ми казва Метаксас, но сигурно се досещаше, че говори за нея. Опитах да не се поля твърде нахално към достъпните за погледа прелести. Трудно ли беше да изчукам прапра? И така нататък. Бабата на домакина, разголена хубава рубиня ми поднесе агнешко с маслини. Преглъщах, без да усещам вкуса. Парфюмът на ердок и ягоди личкаше приятно ноздрите ми. Метак с даде пълна чаша вино и ме недръпна към германеца. Доктор Шпеер е тук с мисията на събирач. Той изучава класическата гръцка драма и издирва загубени пиеси. Малко оставаше Шпеер да тракне стокове. Долавях, че от онези певтонски педанти, които непременно се представят с пълната си академична титла. Ахтунг. Влиза академичният магистър Хершпеер, до сега търсенето ми се увенча с успех, сподели той. Разбира се, те първа започвам, но в византийските библиотеки вече се добих с навика Янтрит Пален на Софокъл, също с Андромеда, Пелият, Фаетон е Ядит на Еврипид, както и с почти пълен ръкопис на жените от Етна на Есхил. Както можете да се убедите, справям се добре. Не си позволих да му напомня, че временният патрул гледа крайно неодобрително на спасяването на загубени шедьоври. Във вилата на Метаксас всички бяхме нарушители на правилата, както и съучастници във всякакви времени престъпления. Имате ли намерение да отнесете ръкописите със себе си напред по линията? Попитах го. То се знае. Но нали не можете да ги публикувате? Какво ще ги правите? Ще ти изучавам, заяви академичният магистър Шпеер. Ще вниквам по-задълбочено в гръцката драма. След време ще поставя всеки ръкопис на такова място, където е много вероятно да бъде открит от археолози. Така светът отново ще притежава тези пиеси. Съвсем дребно нарушение, не сте ли съгласен? Нима трябва да се смятам във зъл човек, защото искам да обогатя оскъдното наследство, останало ми от Софакъл. Според мен човекът си беше прав. Отдавна ми се струваше, че е проява на смешна плашливост да обявиш за незаконни експедициите назад по линията, чиято цел е да спасяват унищожени ръкописи или картини. Признавам, че никак не е желателно да пуснеш някого в 1600 година, за да отмъкне пиета на Микеланджело или яда на Леонардо. Това си е промяна на миналото и тежко престъпление, защото пиета и яда трябва да ги има година след година чак до текущото време, а не да прескочат наведнъж 4 века и половина. Но защо да не придобим онези твърби, които все още нямаме, му ще навредим. Абсолютно прав си, доктор Шпеер. Заяви Николетис. Да му се не вири, нали разрешават на историците да проучват миналото, за да поправят историята как ли не според фактите. И когато представят пред обществото новите си твърде сериозно променят знанията ни. Да, присъедини се папас. Както се случи, например, когато изясниха, че Лейди Макбет всъщност е била мила жена, която се е борила на празно да укроти безумните стремежи на своя кръвожаден мъж. Ами разкритията за Мойсей? Или това, което научихме в Ричард Трето Римско? Или истината за Жана Д'Арк? Преправихме и закърпихме историята на милион места, откакто започнаха пътешествията с ефекта на Бенчи и защо. Защо да не запълним и тръгнотите в историята на литературата? Подхвана Колетис. На за доктор Шпеер. Отмъкни всяка проклета пиеса, която докопаш. Рисковете са големи, завъртя глава Шпеер. Ако не заловят, наказанието ще бъде сурово, вероятно ще бъде изгонен от научна работа. Каза го така, сякаш по-скоро би се лишил от половите си органи. Законът е толкова глупав. А унези във времевия патрул са толкова наплашени, все се тревожат и за промените, които носят добро. Във времевия патрул няма добри промени. Те се примиряват с пренаписването на историята, защото в случая са безсилни, действащите закони изрично разрешават тези проучвания но същите закони забраняват пренасянето напред по линията на всякакви материални обекти освен онези, които са необходими в работата на службата на времето. И патрулните прилагат законите строго. Ако търсите гръцки пиеси, обадих се аз, защо не тъшувате в Александрийската библиотека? Там ще намерите поне 10 пъти повече от малкото, които са били запазени по времето на Византия. Академичният магистър Шфееми се усмихна, все едно бях любознателно, но наивно дете. Естествено е Александрийската библиотека, обясни важно, да бъде главната цел на учени като мен. Затова я охранява непрекъснато човек от времевия патрул, представящ се записър. Както чувам, извършва по няколко ареста всеки месец. Няма да поема такъв риск. Тук, в Византия, целта ми е по-трудно постижима, но и не се набивам на очи чак толкова. Ще продължавам да търся. Все още се надявам да намеря около 90 пиеси на Софокъл и поне още толкова на Есхил, както и 36. Вечерята беше същинско пишество. Преяждахме с супи, задушено, с печени патици, риба, свинско, агнешко, аспежи, гъби, ябълки, смокини, артишок, твърдо сварен яйца, сирене, салати и се наливахме с вино. За да бъдем любезни към Евдокия, разговаряхме на гръцки и изобщо не споменавахме пътешествията във времето или неправдите, причинени от времевия пътъл когато дойдоха да ни забавляват шутово джуджета, аз помолих Мепаксос да се дръпнем в страни от останалите. Искам да ти покажа нещо. Дадох му навития пергамент, на който бях записал родословното си дърво. Той го погледна и свъси въжди. Какво е това? Моето потекло. Чак до седми век. Кога успя да свършиш всичко това? Прихна ме таксос в предишната си почивка. Разказах му за дядо Пасилирис, Григорий Маркевин и си Не так Метаксас се зачете по-внимателно. Дука ли? Как тъй, Дука? Ами аз съм от рода Дука. ви писар ми разказа подробностите чак до седми век. Невъзможно. Никой не знае кои са били предшествениците на Дука с толкова ранна епоха. Залагалки. Може би тази част не е вярна. Но след 960 година всичко е неоспоримо. Това е моят род. Проследих ги от Византия към Албания и чак до Гърция през 20 век. Истината ли казваш? Кълна се. Хитър малък минетчия, промълви с одобрение таксас. Научил си толкова много за една почивка. И отгоре на всичко си дука, пак се зачете в списъка. Никифор Дука, син на Никета Дука, син на Хехмер, Лъв Дука, има полушерия Ботан Ятес. Какво те смущава? Познавам ги. Възкликна Метаксас. Гостували съм и тук, аз съм отсядал при тях. Той е един от богаташите на Византия, не знаеш ли? А жена му полушерия. Каква красавица! пръстите му се впиха в ръката ми. Наистина ли си готов да се закълнеш, че те са твои прародители? Убеден съм. Чудесно, въздъхна таксас. Тогава нека ти разкажа за полушерия. Тя е на май на 17. Лъв се ожени за нея, когато тя още беше дете. Така са свикнали тук кръстчето е и толкова тънко, затова под гърдите изтърчата и толкова, коремът, плосък като дъска, а от очите и направо се изгорещяваше. Измъкнах си руката от хватката му и наврях лицето си в неговото. Метаксос, ти да не си. Спал с полушария ли? Не, не съм. Бог ми е свидетел, Джуд. Имам си предостатъчно жени тук но я помисли, ето го твоя шанс. Мога да те запозная с нея. Идеална за съблазняване, млада, без деца, прекрасна, скучаеща. Съпругът ти е толкова заед да забогатява, че почти не я забелязва. А тя е една от пра-пра-пра-бабите ти. Това е твое увлечение, не мое, напомних му. За мен по-скоро е подлуда да не припарвам до нея. Не бъди такъв идиот всичко ще ти уредя в двата дни. Запознанство с семейство Дукър, преспиване като гост в градската им къща, оговорка с прислужницата й. Не, от всяко. Не ли? Не. Не искам да се забърквам в това. Джуд, трудно е да те ощастливи човек. Не искаш да изчукаш императрица Теодора, не искаш да леднеш с полусерия дука. Още малко и ще ми кажеш, че не искаш и Евдокия. Нямам нищо против чукането с някоя от твоите прародителки, ухилих се аз. Нямам нищо против дори да надуя корема на Евдокия. Как ще се почувстваш, ако се окаже, че съм един от твоите пра пра пра дядовци Не можеш, възрази ме пак аз. Защо пък да не мога? Защото Евдокия е безбедна и неумъжена до 1109 година. Тогава се омъжва за Василий Стратиокус си през следващите 15 години ражда 7 синове и 3 дъщери, сред тях и мой пряк предшественик. Леле, нали, как надебелява! Всичко това може да се промени, натърких аз. Да бе, мечтай си. Как мислиш, не пази ли собственото си родословие? Дали не бих те заличил от историята, ако те спипам да променяш миналото спрямо брака на Евдокия? Няма да ражда, докато Василий страти окус не има дое корема за пръв път, и толкова. Но тази нощ е твоя. Така и стана. Метоксас прояви висшето гостоприемство, на което беше способен, изпрати прапрабаба си Евдокия в моята спалня. Това стройно гъвкаво тяло беше малко мъйшаво за моя вкус, но пък тя се оказа тигрица. Кръщеше от енергия и страст. Намести се отгоре ми и 20 на бързи кръгови движения се докара до оргазъм, но това беше само началото. Чак призори ме остави да спя. Сънищата ми ме такса ме придържи до двореца на дука и ме представи на моя далечен прадядо лъв, който каза безметежно. Това е съпругата ми по Сария. Самия си не бях виждал по-прелестна от нея. 37. През следващата екскурзия за пръв път закъсах като кариер. Прекомерната ми гордост не допусна да повикам на помощ времевия патрул, затова се оплетох в парадокса на удвояването, усетих и острия вкус на парадокса на времевото изместване. Все пак мисля, че се измъкнах от млатото доста умело. Придържавах деветима туристи на пристигането на първия кръстоносен поход в Византия, когато работата се оплеска. През 1095 година, разказвах на моите хора, папа Лубан II Римско призовал за освобождаването на светите земи от сарацините. Съвсем скоро европейските рицари започнали да се присъединяват към похода. Сред тези, които се зарадвали на освободителната война, бил и византийският император Алексий, виждал в нея начин да си върне териториите в Близкия изток, които турците и рабите отнели на империята. Алексий разпратил веста, че е добре настроен към идеята стотици опитни рицари да му помогнат в прогонването на неверниците. Само че на главата му се стоварило нещо далеч по-голямо. След малко, щом се прехвърлим в 1096 година, ще видим какво било то. Скочихме в 1 август 1096 година. Качихме се на крепостната стена на Константинопол и равнината пред погледите ни се оказа покрита войски, но не рицари брони, а опърпани тълпи от селяци. Това, посочих ги, е народният кръстоносен поход докато професионалните войници подготвяли плановете си откъде и как да минат, един мъжъв, смърдлив, обаятелен древосък на име Петър Шелника събрал хиляди бедняци и дребни стопани и ги повел през Европа към Византия. По пътя си грабели каквото докопът, излапали половината реколта на континента и опожарили Белград след сблъсък с византийските управници на областта но накрая се добрали до тук, били и понетали сетина хиляди. И кой от тях е Петър Шелника, Попита най-необозданата туристка в групата. Това беше Марч Хефарин, едричка самотница от Демойн, попрехвърлила 40-те. Проверих колко е часът. Ще го видите след минута и половина. Алекси е изпратил двама сановници да поканят Петър в двореца императорът иска Шелника и неговата патлач да изчакат пред Константинопол, за да ги догонят рицарите и бароните. Знае, че тълпите ще бъдат изклани от турците, щом стъпят в Мала Азия, ако нямат до себе си истински войски. Вижте, ето го Петър. Двама изискани византийски придворни се появиха сред гъмжилото, като очевидно внимаваха да не вдишват дълбоко и биха искали дори да си стиснат носовете. Между тях крачеше хилово, босо, покрито с дрипи, мръсно джудже с остра градичка, плантящи очи и белязано от шерката лице. Петър от шелника, обявих на групата, отива на аудиенция при императора. Скочихме напред още три дни. Народният кръстоносен поход вече вилнееше в града на Алексий. Немалко сгради горяха. Десетина кръстоносци се бяха покатерили на една църква и сваляха ловото от покрива и с намерението да го продадат някому. Византийка на високо поставена особа излезе от света София и набързо беше съблечена и изнасилена от тълпа на божни следовници на Петър пред очите ми. Алексий си е направил зле сметките, казах аз, като пусна тези отрепки в града. Сега урежда преминаването им на другия бряг, като предлага да бъдат превозени безплатно през Босфора. На 6 август ще продължат похода си и ще започнат делата си в Мала Азия, като избият хората в византийските съдища и западната и част после ще нападнат турците и ще бъдат изстреляни почти поголовно. Ако имахме повече време, щях да ви заведа в 1097 година, за да видите купчените кости край пътя. Това е участта на народния кръстоносен поход. Професионалистите обаче са наблизо, нека видим и тях. Обясних им за четирите армии на кръстоносците, армията на Раймонд от Тулуз, армията на Дук Рубер от Нормандия, армията на Боемонт и Панкрет и армията на Готфрид от Булон, и Остас от Булон и Балдуин от Лотарингия. Някои от туристите бяха чели за кръстоносните походи и кимаха, щом чуеха познато име. Прехвърлихме се в последната седмица на 1096 година. Алексий си е взел полука от народния кръстоносен поход. Не възнамерява да остави задълго в града истинските кръстоносци. Всички трябва да минат през Византия по пътя към светите земи, но той ще ги накара да побързат и ще поиска от предводителите им да му се закълнат във вярност, преди да ги пусне през портите. Гледахме как армията на Готфрид от Голом разполага бивака си пред стените на Константинопол. Наблюдавахме как пратениците щъкаха напред-назад, Алексий настояваше да положат клетва за вярност, Готфрид отказваше. Сгрижи в подбор на моментите с 4 месеца в един час, показах им как се засилват недоверието и враждебността между християните от похода и християните византийци, които уж би трябвало да се борят рамо до рамо за освобождаването на светите земи. Готфрид все още отказваше да се закълне. Алексий не само държеше кръстоносците извън града, но вече обкръжаваше бивака им с надеждата, че гладът ще ги прогони нататък по пътя им. Балдуиното от Орингия започна да напада градията. Готфри залови малък отряд византийски войници и ги екзекутира пред очите на стоящите по стените. А на втория април кръстоносците се подготвиха за обсада на Константинопол. Вижте колко лесно ги отблъскват византийците, подчерпах пред групата. Търпението на Алексий се изчерпа и той прати срещу тях най-боеспособните си части. Кръстоносците още не са свикнали да се сражават заедно и побягват. На ден Готфрид и Балдолин се примиряват и полагат клетва за вярност на Алексий. Всичко е уредено. Императорът ще даде банкет на кръстоносците в града и бързичко ще ги отпрати с кораби пред Босфора. Знае, че след няколко дни ще се появят още кръстоносци, армията на Боемон и Панкрет. Майч Шефер и нахна тихо и пискливо, щом чу имената. Жалко, че това не ме настрои по-предпазливо. Пропуснахме няколко дни, за да видим на 10 април следващите кръстоносци. Отново край Константинопол се бяха разположили хиляди войници размотаваха се надуто в ритмиците на металата си, понякога се халосваха и гриво един друг с мечове или бозогани, колкото да прогонят скуката. Кой е Боемунд? Попита Марч. Огледах полето и посочих. Ето го. О, той имаше с какво да я впечатли. Висок над 2 метра, Боенон беше великан за своето време, не само главата, а и раменете му стърчаха на доколните. Широки рамене, огромен градин кош, късо подрязана коса. Странно бледа кожа. Наперена поза. Страшен противник, кораф и свиреп. Освен това беше по-хитър от останалите предводители. Вместо да влиза в пререкания с Алексий за клетвата, Боемонт се подчини веднага. За него клетвите бяха само думи и смяташе за глупост губенето на време в грязги с византийците, когато в Азия имаше цели империи за завоюване. Така Боемунд получи лесно достъп до Константинопол. Заведох туристите при портата, през която щеше да влезе в града, за да го разгледат отблизо. Друга грешка. Кръстоносците влязоха с тежка стъпка в колона по шестима. Щом Боемонт се появи, Марч Хеферин се откъсна от групата. Разкъса туниката си и нейните големи гъди се разклатиха. Май си правеше реклама. Тя се втурна към Боемунд с неспирно кричене. Боемунд, Боемунд, обичам те, винаги съм те обичала, Боемунд. Вземи ме, направи ме своя рубиня, любими, и още дружто левене в същия дух. Боемунд се огледа озадачен. Предполагам, че не му беше лесно да разбере защо яката, красива, полугола жена тъчи през глава към него. Но Марч не успя да го доближи и на 5 метра. Един рицар се изпречи пред Боемунд, явно решил, че това е опит за убийство. Измъкна срочно кинжала си и го заби между тежките години на Марч. Ударът спря лудещия и устрин, тя залитна назад с смръщена. Кървави мехури се пукаха между устните Вече падаше, когато друг рицар замахва в двуръчния си мечен почти я разсече на две през кръста. По кълдърна се разпияха вътрешности. Всичко това продължи не повече от 15 секунди. Нямах шанс да помръдна. Стоях цепенен и осъзнавах, че кариерата ми като времеви ви кариерна вярно е приключила внезапно. Да загубиш турист е най-лошият провал, който може да сполети кариер, ако не брои извършването на времево престъпление. Налагаше се да направя нещо незабавно. Озъбих се на другите туристи. Никой да не мърда от мястото си. Това е заповед. Нямаше особена вероятност да не се подчинят. Те се скупчиха един до друг в истерия, придаха, повръщаха и трепереха. Само шокът стигаше да ги скове за няколко минути, повече, отколкото ми бяха нужни. Настроих таймера си за скок две минути назад по линията. Появих се точно зад самия себе си. Другото място с големите уши зяпаше Боемунд, който пристъпеше над мен по улицата туристите стояха от двете му страни. Марч Хеферин дишаше тежко, надигаше се на пръсти да види по-добре своя идол и вече посягаше към туниката си. Преместих се въд нея. Тък му да се хвърли към улицата и моите ръце се стрелнаха незабавно. Пръстите на лявата се впиха в задника и дясната я стисна за гърдата. Изсъсках сухото й остани където си или ще съжаляваш горчиво. Тя се гърчеше, опитваше да се отскуне. Забих пръстите си още по-надълбоко в потрътващата плът и не я познах. Марч се извида види кой и посяга, познаме и се опули към другия джът, застанал вляво от нея. Изведнъж загуби желание да се бори раменете ми промиснаха, аз прошепнах още веднъж да мирува, а Боемунд се отдалечи от нас. Пуснах я и скочих 60 секунди напред по линията. За туристите бях отсъствал по-малко от минута. Почти очаквах да ги заваря как още си драйфат червата от кървавата гибел на Марч Хефарин. Но моят опит за нов монтаж на събитията беше успешен. Сега нямаше труд на улицата нямаше черва, плеснати под мотушите на маршируващите кръстоносци. Майч си стоеше с групата, тръскаше глава объркано и си разтриваше задника. Туниката й още беше развързана отпред и аз забелязах червените отпечатъци от моите пръсти по мекото кълбо на дясната и года. Дали някой от туристите подозираше какво се случи? Не, нямаха и призрачен спомен. Те не преживяха парадокса на времевото изместване, защото не бяха осъществили скок в скока като мен. Само аз помнях онова, което бе изчезнало безследно от паметта им, кървавата случка, която пратих в небитието. Напред по линията. Креснах и принесох групата в 1098 година. На улицата беше тихо и спокойно кръстоносците си бяха отишли отдавна. В момента си късаха нервите с обсадата на Антиохия в Сирия. Въдушния летен ден падаше здрач и нямаше свидетели на внезапната ни поява. Единствена Марч се досещаше, че е имало нещо необичайно. Другите не бяха забелязали, но тя знаеше, че въд нея бе изскочил допълнителен жълтелият, който не й позволи да се хвърли към улицата. Какво беше намислила, по дяволите? Попитаха. Щеше да изтичаш, за да се хвърлиш в краката на Боемунд, нали? Не можах да се сдържа. Повторях за миг. Винаги съм обичала Боемунд, не разбираш ли? Той беше моят герой, моят бог. Прочетох всяка дума, написана някога за него. И изведнъж той се оказа пред мен. Нека ти разкажа какво се случи. Описах и как беше убита и как аз върнах миналото на мястото му, като отделих епизода с нейната смърт в паралелна времева линия. Искам да знаеш, подчертах накрая, че единствената причина да те отърва от Гибел е грижата за собствената ми работа. Мартин не се отнасят към куриер, който не може да контролира групите си. Иначе с удоволствие бих те зарязал из корнена. Не ви ли повторих милион пъти да не нарушавате прикритието си. Предупредих я да забрави всяка дума от признанието ми, че съм променил събитията, за да я спася. Но следващия път, когато не ми се подчиниш, започнах, аз ще. Идеше ми да обещая, че ще натикам главата и задника и ще я превърна в необинусова лента. Спомних обаче, че не подобава на курьер да говори така на клиент, колкото и да го е безно. Ще отменя екскурзията ти и на секундата ще те изпратя напред по линията към текущото време, чуваш ли? Нищо такова няма да ми хрумне, промогмори тя. Въклевам се. Знаеш ли, след като ми разказа, почти усещам какво ме е сполетяло. Как кинжалът се забива в мен. Изобщо не се е случило. Изобщо не се е случило, смънка тя неуверено. Искам да звучиш убедително. Изобщо не се е случило. Изобщо не се е случило, повтори Марч. Но почти го усещам. 38 пренощувахме в страноприемница през 1098 година. Напреднат и изцеден след толкова усилия, реших да прескоча напред в 1105 година, докато моите хора спят, и да намина при Метаксас. Дори не знаех дали ще го заваря във вилата, но си струваше да проверя. Имах отчаяна нужда да се отпусна. Настроих скока грижливо. Последната почивка на Метаксан бе започнала в началото на ноември 2059 година и той се бе прехвърлил в средата на август 1105 година. Пресметнах, че е останал там 10-12 дни. Така би се върнал в 2059 преди края на ноември. Предположих, че е завел група на двуседмична екскурзия, значи би могъл да се върне във вилата около 15 септември 1105 а. Реших да играя, но сигурно изкочих 20 септември 1105 година. Сега оставаше да измисля как да се добера до вилата. Една от чудатостите на епохата, започнала с откриването на ефекта на Бенчи, е, ми беше по-лесно да се прехвърля през 7 години, отколкото да измина някакви си десетина километра до околностите на византийската столица. Аз трябваше да се справя тъкмо с този проблем не разполагах със собствена колесница, а в 12 век нямаше чакащи да ме откарат файтони, нито таксита. Да ходя пеша. Що за нелепост? Поумовах дали да отида в най-близката страноприемница и да убедя с няколко византина свободен в момента кочияш да склони да се разкара чак до имението на Метаксас. И тогава познат глас ми извика. Хе, ли от чеколиерелият, обърнах се. Академичният магистър Шпеер. Готен пак, чеколиерелият. Поздрави ме той. Готен. Озавих се, стиснах устни и го поздравих по-подходящо за византийските времена. Той се усмихна снисходително на желанието ми да спазвам правилата. Много успешно посещение имах, за разказва ми Шпеер. Откакто се радвах на вашата компания, намерих там и раз на Софокъл, също и Мелани Иван както и непълен текст, за който предполагам, че е Архелайно Еврипид. Освен това попаднах на текст, за който се твърди, че е Хелиус на Ехил, но за него не се споменава никъде другаде. Може би е фалшификат, а може би е откритие, четенето ще покаже е успешно посещение, какво ще кажете, Херкулиер? Чудесно, кимнах аз. И сега се връщам в вилата на нашия приятел Метаксас, щом направя малка покупка в това магазинче за подправки. Бихте ли ме придружили? Имате ли превоз? Натюрних. Ето там. Чакаме колесница с кучиняш по благоволението на Метаксас. Разкош. Искрено се зарадвах. Купете си каквото искате в магазинчето, после ще отидем при Метакса заедно, бива ли? Вътре цвреше ароматен сумък. В бачонки, гърненца и кошници бяха изложени стоките, маслини, ябки, смокини, фърни, стафири, сирена и най-различни подправки, стрити или на зърна. Шперма е изпълняваше поръчка от главния готвач на Метаксас и направи скоро избора си, а накрая извади кесия Византини, за да плоти. През това време богато украсена колесница спря пред входа, от нея слязоха тъй жени и влязоха в магазинчето. Едната беше рубиня, на която очевидно се падаше да отнесе покупките. Втората беше зряла жена с обикновени дрехи, допуснах, че е придружителка, бителен дракон, който да се провожда византийска съпруга. Третата беше самата съпруга, несъмнено от най-знатните. Тя се оказа фантастично красива. Веднага определих, че има не повече от 17 години. Отличаваше се с гъвкавата жизненост на Средиземно морето. Очите й бяха тъмни, големи, блестящи, с дълги мигли, Кожата е, имаше светъл маслинен е оттенък. Сочните устни се допълваха от тънък прав нос. Елегантността и веднага издаваше аристократка. Одеждите от бяла куприна показваха само очертанията на високи гърди, плавни извивки, закръглен ханш. В тези идеални форми се въплащаваха всички жени, които бях пожелавал някога. Зяпаха безсрамно. И тя ме зяпаше безсрамно. Погледите ни се срещнаха и между нас протече чиста енергия, от чиято мощ потръпнах. Тя се подсмихна само с явото ъгълче на устните и открива блестящи зъба. Подканяща усмивка. Похотлива. Кимна ми почти незабележимо. После се обърна и започна да сочи гърнета и коти, да поръчва едно или друго, а аз не можех да откъсна очи от нея. Накрая придружителката забеляза и ме опари с яростен, отпъждащ поглед. Да вървим, каза ми нетърпеливо Шпеер. Колесницата чака. Нека почака още малко. Накарах го да остане, докато трите жени привършат покупките си. Изпратих ги с поглед, прикован в полюшващия се, обгърнат от куприна ханш на моята възлюбена и се хвърлих към собственика на магазинчето, стиснах китката му и изръмжах. Онази жена. Как се казва? Господаря, аз. Тоест. Шляпнах златна монета на тегляха. Името. Тя е полушериядълка, отвърна въдъхан. Съпругата на всеизвестния. Лъвдука, който. Изстенах и се втурнах към изхода колесницата и чаткаше по кълдъръма към златния рок. И шпеер излезе. Добре ли сте, Херкулия е Релиот? Не съм, тъчак ми се вие, изсъфрих. Пулхерия дука. Това беше пулхерия дука. И какво от това? Обичаме, Шпеер, не можеш ли да проумееш? Той напомни безизразно. Колесницата ни чака. Все ми е едно. Няма да дойда с тебе. Предай на так с моите най-сърдечни поздрави. защурах се безцелно по улиците, умът и слабините ми бяха възпламенени от спомена за плашария. Целият се тресях. Обливах се в пот. Хълцах. Накрая се подпрях до стената на някаква църква и притиснах буза към студените камъни. Докоснах таймера и скочих обратно при туристите, които зарязах спящи в 1098 година. 39. До края на това пътешествие аз бях скапан куриер. Начумерен, отчужден, болен от любов, с помътен разсъдък, аз преведох моите хора през стандартните събития, подтикнатото от венецианци нашествие на кръстоносците през 1204 година, победата на турците през 1453 година, прилично и бездушно. Може би те не доловиха, че полагам минимално старание, или не ги засягаше. А може и да търсеха причината в происшествието с Марч Хефейн. Добре ли, нали, зли, но си получиха екскурзията и ги върнах невредими напред по линията в текущото време, където се отървах от тях пак имах почивка, а душата ми беше вървена от желание. Да отида в 1105 година, да приема предложението на Метаксас и да го оставя да ме запознае с полушерия. Тази идея ме плашеше. Времевият патрул забранява изрично всякакво сближаване между кариери или други пътешественици във времето и хора назад по линията. От нас се очаква да имаме с обитателите на миналото само бедли и повърхностни контакти, да си купим кисия маслини, да попитаме как да стигнем до света София или нещо подобно. Не ни е разрешено да завържим приятелство, да се впуснем в дълги философски дискусии или да подхванем сексуални забавления с онези, които са живели в предишните епохи особено с собствените си прародители. Самото върху кръвосмешението не ме стряскаше чак толкова. Подобно на другите морални забрани, напоследък то няма чак такова значение и макар че не бих се решил да легна с сестра си или с майка си, не намирах убедителна причина да се въздържа от сношения с полхерия. Е, мъчиха ме бледи остатъци от поританство, но си знаех, че ще се изпарят в мига, когато полхерия ми се отдаде. Спираше ме обаче всевластната спънка, страхът от наказание. Ако патрулът ме спипа да се възгалям с моята трабаба от преди столетия, непременно ще ме уволнят от службата на времето, биха могли и да ме тикнат в затвора, дори да ми стоварят на главата смъртно наказание в най-тежкото времево престъпление. Опитал съм се да стана прародител на самия себе си. Тези рисково ме ужасяваха биха могли да ме спипат. Представях си какви ли не сценарии. Например, изкрънквам си да бъда представен на полушария. Все някак успявам да остана насаме с нея. Протягам ръка към прекрасната и плът. Тя се разпищява, телохранителите ме сграбчват и ме очистват. Когато не се явявам на работа след почивката, времевият патрул ме проследява, научава какво ме е сполетяло, спасява ме и ме обвинява във времево престъпление. Или изкрънквам си да бъда представен и така нататък, съблазнявам по шария. И так му двамата да свършим заедно, съпругът на нахълтва в спалнята и ме намушква. Следва остатъкът от първия сценарий. Или Влюбвам се толкова лудо в полушария, че усейквам с нея в някоя далечна точка на времето, да речем 400 преди новата ера или 1600 година на и двамата въживяваме щастливо, докато патрулът не ни намери. Връщат нея в съответния момент от 1105 година, а мен обвиняват във времево престъпление. И още десетина възможни ситуации с все същия уния край. Затова устоях на изкушението да прекарам почивката си в 1105 година и да душа около полусерия. За да угодя на мрачното си настроение от незадоволение на гон, аз се записах на екскурдия в чумните години. Само гаднярите, изродите, психарите и извратените отиват на такива екскурзии, което означава, че за тях винаги има опашка от чакащи. Но като куриер в почивка аз прередих турист и се мъкнах в първата достъпна група. Има четири редовни маршрута на черната смърт. Единият е към Крим през 1347 година и показва настъплението на чумата от Азия. Кулминацията на тази екскурзия е обсадата на Кафа, генуайско търговско пристанище на Черно море, от монголските пълчища на Ханджанибек. Хората му падали като гнили круши от чумата и той от труповете им с катапулки в крепостта, за да върви генуесците. За този маршрут резервациите се правят една година предварително. Генуезци те принесли черната смърт на запад в море. Той вторият маршрут ви отвежда в Италия през есента на 1347 година, за да гледате как се разпространява на континента. Присъствате на масовото изгаряне на евреи, които били нарочени за причинители на епидемията чрез отравяне на кладенците третият маршрут е в Франция през 1348 година, а четвъртият в Англия през пролетта на 1349 година. Отделът за резервации успя да ме вмести в английската екскурзия. По обяд се засилих на там с капсула и пристигнах само 2 часа преди групата да скочи назад по линията. Нашият куриер беше е висок мъж с мъртвещи вид на сбухнали въжди и зле поддържани зъби. Изглеждаше малко чудак, което си е задължително, за да се заемеш с подобен времеви маршрут. Поздрави ме дружелюбно, макар и киснато, и ми взе за защитен костюм. Този костюм си е по-скоро скафандър изцяло в черно носиш стандартен уседмичен модул за пречистване на въздуха, храниш се през тълбичка от запасите в скафандъра и се освобождаваш от отпадъците с трудна и сложна процедура. На туристите внушават, че ако отворят скафандъра си дори за 10 секунди, ще бъдат зарязани в чумното време и макар че това изобщо не е вярно, още не се е случвало турист да провери дали службата на времето го залъгва. Тези екскурдии са сред малкото, които започват и завършват в една и съща пространствена точка. Не искаме завръщащите се групи да изскачат къде ли не с шумни бацили по скафандрите. Затова службата на времето е белязала с червена боя местата за скокове в средновековния край на маршрутите. Когато твоята група е готова да се прибере от дома, отиваш на очертаното място и оттам скачате напред по линията. Появявате се под херметичен стерилен купол. Свалят ви скафандрите и ви обезвървяват безмилостно, преди да се върнете в 21 век. Това, което ви предстои да видите, удара или сгрубовен глас, не е реконструкция, симулация или представление. Това е истината бе никакво преувеличение. Пренесохме се назад по линията. 40. Покрити с черната пластмаса на защитните си костюми, ние вървяхме един след друг през земята на мъртвите. Никой не ни обръщаше внимание. Във времена като тези дори нашите скафандри не изглеждаха нелепи. Черното беше логичният избор, пълното закриване на тялото и лицето, още по-логично. И макар че материалът изглеждаше малко не на мястото си в 14 век, никой не прояви любопитство. Мъдрите хора си стояха вкъщи и стягаха здраво юздите на любопитството си. Онези, които ми виждаха, сигурно си мислеха, че сме свещеници, тръгнали на молитвено поклонение. Мрачните ни дрехи, подредбата в колона по един и безстрашието, с което навлизахме и в огнищата на врага, ни белязваха като божи люди. Или слуги на сатената. Кой би се осмелил да ни досажда и двата случая? Камбани звъняха безжизнено опило по цял ден и през половината нощ. Светът наоколо беше едно непрестанно погребение. Над Лондон висеше потискаща мърня. През целия ми престой небето си оставаше сискаво пепеляво. Не защото природата подсилваше желейката по починалите. Матилката беше човешко дело, защото в Англия горяха хиляди огньове, за да погълнат грехите, костите и плътта на погубените от болестта. Виждахме жертви на чумата във всичките изпади, от ранното валитане до по-късното треперене и потене чак до гърчовете. Началото на болестта, редаше или невъзмутимо до безчувственост, се разпознава по втвърдяване и подуване на жлезите под мишниците и слабините. Подбутините бързо се оголемяват до размера на яйца или ябълки. Погледнете онази жена тя беше млада, изморена, смазана от ужаса. Опитваше отчаяно нарастващите подотини и се клатушкаше по край нас по задимената улица. Следват, продължи Райли, черните петна, отначало по ръцете и бедрата, после по цялото тяло. Появяват се сирите, чието пробождане и стискване не носи никакво облегчение. По-нататък изпадат в делириум, безумие, а смъртта настъпва винаги на третия ден след появата на подотините. Погледнете тук. Жертва в последния стадий, захвърлена да стене на улицата. И тук. Бледи лица, надничащи от прозорец. И там. Купчи на трупове пред вратата на конушня. Къщите бяха залостени, работилниците и дюкяните, с заковани врати и прозорци. На улицата бяха само заразените, щъкащи безнадежно търсене на лечител, на поп, на чудотворец. От далечината до ушите ни стигаха накъсани, изтерзани звуци на какви ли не инструменти. Райли Май остана доволен. Шествие на бичуващи се покаяници. Извикава удушевен. Елате с мен, не бива в никакъв случай да го изпуснем, Нечуващите се дойдоха по кривите улици, голи до кръста мъже и жени, мръсни и окървавени. Някои свиреха, повечето размахваха шици с възелчета на жилите и неуморно биеха с тях по голите си гърбове, гърди, губи, ръце, чела. Мънкаха фалшиво псалми, стенеха измъчено, препъваха се напред. Някои вече бяха болни. Без да ни погледнат, те се затътариха по немилурна пресечка към опустяла църква. А ние, щастливите туристи във времето, продължихме да прекрачваме мъртвите и умиращите, защото нашият кориер искаше да изпием чашата на това преживяване до дъното. Гледахме как струпаните на изгаряне тела почерняват и се пукат. Гледахме как гният с други тела, нахвърлени в полето. Гледахме как пореден от чумата мъж се бори на земята, поредена от чумата жена и разтвори краката и за последно, отчаяно задоволяване на похота. Гледахме как яхнали конете си свещеници бягаха от своето паство, молещо небесата за милост. Влязохме в неохраняван от никого дворец, за да гледаме как наплашени хирузи пускат кръв на умиращ благородник видяхме друга колона от страни, покрити с черно от главата до петите същества, които пресякоха пътя ми по дъгъл, лицата им бяха скрити за догледални плочки. Потреперихме от грозотата на това кошмарно шествие, на тези безлики демони и твърде бавно осъзнахме, че сме се засекли с друга група туристи. Райли ми беше подготвил хладнокръвно статистическо резюме. Смъртността от чумата е била от една осма до две трети от населението в различните области. Според приблизителните оценки Европа е загубила една четвърт от населението си. Заедно с другите вървени райони в света смъртността е била общо около 33%. Иначе казано, подобна епидемия в наше време би отнела живота на повече от 2 милиарда души. Гледахме как от покрита с слама колиба излива жена и подрежда едно по едно телата на пет деца, за да ги откарат каруците на чистачите. Аристокрацията била унищожена, продължира и, настъпили огромни промени в линиите на наследяване. Имало и необратими културни последици, защото измирали всички художници или поети от цели школи, всички образовани монаси в някой манастир. И психологическото въздействие било много трайно. Поколения наред хората смятали, че живелите в средата на 14 век са си навлекли с нещо гнева Господин и очаквали Бог да се разгневи отново всеки момент. Ние бяхме единствените зрители на масово погребение. Двама млади и боягливи свещеници мърмореха словата си над стотина петнисти, подути тела, звъняха с малките си камбанки, пръскаха светена вода и накрая дадоха знак на гробарите да подпалят дървата. Чак в началото на 16 век, осведоми Мирайли, населението се възстановило доброя си от преди 1348 година. Не бих могъл и да предположа как останалите от групата понасяха тези страхоти, защото всички бяхме скрити в скафандрите си. Повечето ми спътници вероятно бяха очаровани и възбудени. Чувал съм, че във заклетие любител на чумата е обичайно да изреди всички четири екскурзии, като започне в Крим. Мнозина са минавали през този цикъл по 5-6 пъти. Собствената ми реакция беше постепенно отслабващ потрес. Човек се приспособява и към чудовищния ужас. Мисля си, че до десетата екскурзия аз бих станал хладно безстрастен като Райли, този извор на статистически данни. В края на нашата обиколка и изаде отидохме в Уестминстър. На каменните плочи пред двореца хора от службата на времето бяха очертали червен кръг с диаметър 5 метра. Това беше мястото в нашия скок. Събрахме се в средата. Помогнах на Райли в настройването на таймерите, които бяха закрепени отвън на скафандрите. Той даде сигнала за прехвърлянето. Двама болни от чума се влачеха по край двореца и станаха свидетели на отпътуването ми. Съмнявам се това да ги е обезпокоило. Когато гине целият свят, на кого му покава изчезването на 10 черни демона? 41. Появихме се под матов купол, Предадохме замърсените си скафандри и излязохме обезвързени, пречистени и облагородени от видяното. Но аз още бях обсебен от образа на полшария. Неспокоен и изтезан, продължавах да се боря с изкушението. Да се върнали в 1105 година. Да позволили на ме пак сам да ме вкара в дома на дука. Да легнали с полшария и да се избави от купнежа. Не, не, не. Не. Бори се с изкушението. Сублимирай. По-добре изчукай императрица. Без повече бавене се прибрах в Истанбул и скочих назад по линията в 537 година. Отидох при Света София да потърся ме с на церемонията по освещаването. Имаше го къде и не в гъстата тълпа. Забелязах го в поне 10 екземпляра. Върнах и два мъжата от без да ме е грижа за това. Първите два пъти обаче се сблъсках с парадокса на едновременността. Метаксас не ме позна. Единият ме отпъди с гримаса на раздравнение, другият ми каза. Още не сме се срещали. Разкарай се. Третия път попаднах на Метаксас, който не познаваше, и си уговорихме среща вечерта в страноприемницата, където щеше да настани групата си. Щяха да пренощуват в 610 година, за да покаже на туристите коронясването на император Ираклий. Впрочем, каква е отправната ти точка в текущото време? Попита той. Началото на декември 2059 година. Значи съм пред тебе. Аз съм от средата на февруари 2060 разминаваме се. Това ме сепна. Е този човек познаваше два месеца и половина от моето бъдеще. Добрите обноски го задължаваха да запази за себе си подобни знания. Изобщо не беше изключено да бъда, вече да съм, убит през януари 2060 година, а този метак сам да знае всички подробности, но не би могъл дори да ми намекне. И все пак разликата в отправните ни точки ме плашеше. Той долови състоянието ми. Искаш ли да се върнеш и да потърсиш друго моя? Не. Всичко е наред. Ще го понесем някак. Лицето му беше като маска. Играеше по правилата, нито с тона, нито с изражението си бе реагирал на каваното от мен така, че да разкрие собственото ми бъдеще. Спомена веднъж, че можеш да ме уредиш да го набутам на императрица Теодора. Да, помня. Тогава ти отказах. Сега ми се ще да опитам. Няма проблем, успокои ме Метаксас. Хайде да се върнем назад в 535 И Юстиниан е вечно заед с постраняването на света София. Теодора е достъпна. Колко лесно ще бъде. Фасулска работа. Скочихме хладен пролетен ден на 535 година отидох с Метакса в големия дворец, където той потърси и се срещна с приличащо на евнух същество на име Анастасии. Приказваха си дълго и оживено. Явно Анастасий беше главният сводник на императрицата през тази година и имаше задължението да я осигурява от 1 до 10 млади мъже на нощ. Разговорът се състоеше в тихо мърморене, прекъсвано от нервни изблици. От откъс личните думи, които чувах, схванах, че Анастасия ми предлага един час с Теодора, а ме пак са с упорство да имам цяла нощ с нея. Малко настръхнах. Да, издържлив съм, но дали бих могъл да забавлявам една от най-известните нимфоманки в историята от смрачаване до възоряване и ме пак сам да приеме нещо по-скромно, но той настояваше и накрая Анастасия се съгласи да ми отпусне 4 часа с императрицата. Ако си го заслужи, добави дебеланкото. Изпитанието беше проведено от неукротима нисичка жена на име Фотия, една от придворните на Теодора. Анастасия ми наблюдаваше добродушно, а ме пак с поне прояви приличие, като излезе от стаята. Досещах се, че Анастасия се задоволява тъкмо с лайорство. Фотия беше чернокоса, с тънки усти, но налети гърди. И ненаситна. Виждали ли сте някога как морска звезда поглъща стрида? Не. Е, поне си го представете. В Секса Фотия беше като морската звезда. Засмукването беше с приказни измерения. Аз устоях притиснах я да милува и я изчуках до екстаз. Предполагам, че се представих малко над необходимия минимум, защото Анастас ми не одобри и ми уреди 4 часа с Теодора. Благодарих на Метаксас и той си тръгна, скочи обратно при групата си в 610 година. Анастасий се бе с мен. Аз бях изкъпен, сресен и задължен да изгълтам мазна, горчива отваря, която според Евнуха беше афродизиак. И накрая час преди полунощ бях въведен в покоите на императрица Теодора. Клеопатра. Галила. Лукреция Боджия. Теодора. Някоя от тях съществувала ли е? Дали са били толкова легендарно похотливи? Наистина ли Джоксън Даниел Лирот трети стоеше пред спалнята на пропадналата императрица на Византия? Знаеш какво е писал Прокопий за нея. Оргиите на императорските банкети. Ексхибиционистките представления в театъра. Непрекъснатите извънбрачни бременности, ежегодните аборти. Приятелите и любовниците, които е предавала и изтезавала. Отрязаните уши, носове, тести си, пениси, ръце, крака и устни на унези, които не я задоволявали и как предлагала на ултара на Афродита всяко отвърстие, с което разполагало тялото й. Ако само една от десет истории беше вярна, виждах пред себе си несравнимо гнусна твар. Тя беше светла кожа, бледа, едро гърдеста, с тънка талия и очудващо ниска, темето едва ми стигаше до раменете. Цялата беше просмукана в благоухания, но и през тях се усещаха по-тежките лесни миризми. Очите й бяха жестоки, студени, непрощаващи и подсказваха за проблеми с щитовидната жлеза. Очима нимфоманка. Тя не попита за името ми. Заповяда ми да се съблека, огледаме и кима. Прислужница донесе гъсто мазно вино в огромна амфора. Изпихме немалко от него, после Теодора се намаза с останалото от челото до пръстите на краката. Обрежи всичко. Подчиних се. Изпълнявах и други заповеди. Предпочитанията й бяха забележително разнообразни и през четирите часа с нея задоволих повечето. Може и да не бяха най-перверзните 4 часа през живота ми, но се бореха за първото място. Въпреки това се смръзвах вътрешно от тези изпълнения. Имаше нещо механично и кухо в начина, по който Теодор искаше то това, то онова. Тя сякаш следваше сценарий, който бе играла милион пъти. Интересно и изтощително. Но не и завладяващо. знайно защо очаквах повече от упражненията в постелята на една от най-прочутите грешници в човешката история когато бях 14 годишен, един старец, от когото научих какви ли не истини света, ми каза. Синко, оправиш ли една, оправил си ги всичките. Съвсем наскоро бях започнал опитите си в секса, осмелих се обаче да му възразя. И до ден днешен не съм напълно съгласен, но съпротивата ми чезне с всяка година. Жените се различават, истина е, в телосложението, страстта, в уменията, в подхода. Не забравяйте обаче, че бях и с императрицата на Византия, самата Теодора. След нея започнах да си мисля, че онзи старец беше прав. Оправиш ли една, оправил си ги всичките. 42. Върнах се в Истанбул и поведох група от 8 туристи на двуседмична екскурзия. Нито черната смърт, нито Теодора ме избавиха от страстното увлечение по дука. Сега се надявах да прогоня опасното обсебване с работа. Ето какви хора имаше в моята група. Даже, Фредерик Гостаман от Милакси в щат Мисисипи, който търгуваше с фармацевтика и органи за трансплантация, неговата съпруга Луис, 16-годишната им дъщеря Палмира и 14-годишният им син Билбо. Конрад Зауера Бент от Сейнт Луис, Мисури, босов брокер, който пътуваше сам. Мис Хестър Писти от Бруклин в Нью-Йорк, млада учителка. Леополд Хагинс от Сейнт Питърсбург, Флорида, оттеглил се от бизнес на производител на енергийни ядра и неговата съпруга Кристал. Накратко, обичайната бирщина от твърде заможни, но недостатъчно начетени бедбелници. За Уерабент, който беше дебел, гузест и вкиснат, веднага се настрой неприявнено към гостаман, не по-малко дебел и гузест, но подвесел, заради шегата му, че наднича похотливо в деколтето на дъщеря му. Подметна го по време на първия ми предварителен разговор с туристите. Или пък аз се заблудих, че беше шега. Както и да е, по поален бесен, а палмира, която беше толкова недоразвита телесно, че можеше да мине и за хилава 13 годишна, избяга от стаята, обляна в сълзи. Замазах положението, но Галера Бенти спепеляваше с погледи го Учителката ми спистил беше блондинка с правни очи, оголемени гърди и изражение, което успяваше да бъде и мрежено, и вяло. Още на първата среща в групата показа ясно, че от момичетата, които отиват на такива екскурзии, за да ги опраши кариерът. Дори да не бях умаян от полхерия, не ми се вярва, че бих се възползвал от готовността А в момента хич не ми се искаше да проверявам какви удоволствия предлага тазовият бял на тялото й. Младият Билбогов стаман беше настроен иначе. Това манияче на модата носеше панталонче с подплънка отпред. Ръката му се мушна под полата на мис писти още на втората обща среща на групата. Навярно си въобразяваше, че прави това с Кришун, но аз го видях, верно го и старшият го стаман, който засия от бащинска гордост. Забелява го и Кристал Хагинс, която се сцепени с каписана. Мис Пистил изглеждаше въодушевена и се понамести на стола, за да я опитва билбо по-удобно. Леополд Хагинс, който беше на 87, но доста як и жилъв, през това време намигаше с надежда на Луизго Гостаман, кротка улегнала жена, която беше обречена по време на екскурзията да отблъсква трепезливото ухажване на дъртия мръсник. Сами разбирате с какво си имах работа. Потеглихме да прекараме две щастливи седмици заедно. Аз отново бях второкласен кариер. Не можех да запаля искрата на вдъхновението. Показах им всичко, което трябваше да видят, но не бях способен да добавя нищо. Задъханите скокове, щуротиите, очарованието на Метаксас, а уж се бях зарекал, че ще проведа така всяка своя екскурзия. През цялото време бях настръхнал заради полушерия и задръстването ми се дължеше от части на това. Тя се мяркаше в мислите ми по хиляда пъти на ден. Представях си как се мятам в 1106 година и се захващам с нея. Тя непременно не помнеше от онова магазинче за подправки, където ми се предложи толкова явно. Другата спънка бяха твърди повесналите ми възторги. Водих туристи по византийския маршрут от половин година и тръпката я нямаше надарен като метак Саскорие намираше и в хилядната коронация същото вълнение, както и в третата. И предаваше това вълнение на групата. Може би нямах дарба на куриер. Започваха да ми дотягат освещаването на света София и кръщенето на Теодосни Второ Римско. Имах още един проблем – присъствието на Конрад Зауерабен в групата. Този тлъст, потен, плътен тип ми убиваше вдъхновението, щом си отвореше устата. Не беше глупак, затова под беше недодялен простак. Гледаше мръснишки, зяпаше, пулеше се. Можех да разчитам на него, че навсякъде ще изтърси нещо грубо и нелепо. На август ума подсвирна и възкликна въодушевено. Еха, какъв паркинг става от това? света София тук ме побезгъбело брат свещеник и заяви. Попе, трябва да ти кажа, че си имате страхотна църква. Когато унищожаваха икони по заповед на Лъв и Савари най-прекрасните твърди на Византия изчезваха завинаги, защото били богохулни идоли, той прекъсна един усърден фанатик в думите. Абе, защо си толкова тъп? Не знаеш ли, че вредиш на туризма в твоята страна. Отгоре на всичко за Зауерабенд беше перверник, който си падаше по момиченца и се гордееше с това. Не мога да се спра, обясняваше ми той. Така съм си увреден. Психиатърът разправя, че била комплекс на лоита. Харесвам ги на 12, 13. Сещаш се, колкото да имат цикъл, може и малко окосняване, но още да са незрели. За мен е идеално да ги докопам, преди да им се надуят гъдите. Не мога да понасям това клатещо се месо по жените. Много съм сбъркан, а? Да, много сбъркан си беше. И твърде досаден, защото с нас беше и Палмира Гостаман. Зауерабен тя вяпаше в Но Нощувките, които можем да предложим на туристите, не винаги дават някакво единение и пулемето на Зауерабент отчаиваше момичето. Той точеше лиги по нея неуморно, принуждаваше я да се съблича и облича под одеялото, все едно бяхме от 19 или 20 век. А когато бащата не ги виждаше, се протягаше дебелите си лапи към дупето или едва на пъпилите гъби, шепнеше и противни увещания на ухото. Накрая се наложи да му кажа, че ако не прекрати тази гавра, ще го извитам от екскурзията. Това го накара да се държи прилично няколко дни. Според бащата на Палмира цялата тази гносотия беше много забавна. Може би момичето има нужда някой да я изчука хубавичко, сподели той с мен. Да и се разиграе кръвчицата, а? Патенцето го спаман одобряваше и забавленията на своя син Билбос ми спистил, които също дотягаха. Губехме обезсърчаващо много време, докато ги чакахме да си довършат поредното сношение. Сутринта започвах да обяснявам какво ще видим в този ден, бил го застанаше въдни спистил, изведнъж тя се отнасяше духом на някъде и аз си знаех, че той пак го е направил, вдигнал и е полата и трас. Билбо беше адски доволен, напълно разбираемо за 14 годишно момче, което се чука до забрава жена, 10 години по-възрастна от него. Мис Пистил подгледаше виновно гузната съвест обаче не й пречеше да отваря портичката на удоволствията за билбо по 3-4 пъти на ден. Всичко това не ме подтикваше да бъда творчески настроен куриер. Имаше и погребни дразнители като безсилната жажда за разврат на Дъртия Хагинс, който досаждаше безмилостно на кротката мисис Гостаман. Азауера бе безбесяващ и над напираше да чувърка своя таймер да знаеш, подхвърли ми няколко пъти, ще се обзаложа с тебе, че мога да изхвана цаката на тази джаджа и сам да си боравя с нея. Бях инженер, да знаеш, преди да стана борсов брокер. Повтарях му да не пипа таймера, но той пак започваше въд гърбони. Капи страна също ми навлече главоболия, срещнах го случайно в 1997 година, когато кръстоносците на Боемон влизаха в Константинопол. Появи се, когато аз съсредоточих вниманието си в повторението на сцената с Марч Шеферин. Исках да се уверя, че моята поправка на миналото е трайна. Този път подредих хората си от другата страна на улицата. Да, видях себе си, където трябваше да се намирам, там беше и марш, разпалена и нетърпелива да се предложи на Баймунд. Кръстоносците стъпваха тежко към нас, а на мен ми се виеше свят от напрежение. Дали щях да се видим как спасявам марч? Или марч щеше да се метне към Баймунд и да бъде посочена? Или щеше да се разиграе друг вариант? В тези секунди се плашех най-силно от променливостта на времевия поток. Бой монтираше към нас. Майч си разхладваше връзките на туниката. Показаха се едрите, млечно бели гърди. Мускулите й се стегнаха, готови да я запратят към средата на улицата. И отсреща от нищото изникна втори джателият точно зад нея. Видях как се смръзна лицето на Майч, когато другото мязва ми пръсти като куки задника й, а другата му разперена длан притисна гъдата й. Видях я да се боричка и накрая да се отпуска примирено. А когато Баймонт отмина, видях се как изчезвам и останах само два екземпляра от двете страни на шествието. Краката ми умекнаха от облегчение, но не човъркаше и безпокойство. Сега знаех, че моята намеса е запечатана в потока на времето и всеки може да се убеди в това. Включително и някой мярнал се патрули, който ще забележи краткото удвоено присъствие на кориер и ще поиска да знае какво става. По всяко време през следващите милион хилядолетия времевият патрул можеше да открие тази сцена.

Ами да, капи страно. Ти друг ли очакваше? Аз. Такова. Стресна ме, това е. Треперех неудържимо. Коленете съвсем отказаха да ме държат. Толкова се разстроих, че минаха няколко секунди, докато осъзная колко страшен е капи страно. Той беше изцеден и измършавял, лъскаво черната коса посивяваше, слепнала на масури. Изглеждаше остарял с 20 на години. Заподозрях проява на парадокса на едновременността и ме обзе страх както при всяка среща с човек, който е от собственото ми бъдеще. Какво те мъчи? Попитах го. Разпадам се. Пречупвам се. Виж, ей там са моите туристи. Показа ми групичка пътешественици във времето, които гледаха втренчено кръстоносците. Не мога да остана с тях. Повръща ми се от тях. Повръща ми се от всичко. Това е краят за мен, Елинът. Краят веднъж за винаги. Защо? Какво не е наред? Не мога да говоря за това сега. Къде ще нощувате? Ами тук, в 1097. В приемницата до Блатния рък. Ще се видим в полунощ, реши Капи странно и стисна ръката ми за миг. Това е краят, Елинът. Истинският край. Бог да се смили над душата ми. 43. Капи страно, дойде в странно приемницата малко преди полунощ. Под наметалото си притискаше бутилка, която отпуши и ми подаде. Коняк. От 1825 година бутилиране още през 1775. Донесох си го назад по линията. Опитах коняка, а капи странно се тръщна прегърден пред мен. Сега изглеждаше още по-зле, стар, изтощен, празен. Взе шишето и загълта жадно. Преди да кажеш нещо, подхванах, искам да знам коя е отправната ти точка в текущото време. Едновременно стане плаши. Няма парадокс. Няма ли? Отправната ми точка е декември 2059 година. Същата като твоята. Невъзможно. Невъзможно ли? Повтори той. Това пък защо? Предишният път, когато те видях, личеше, че още нямаш 40. Сега е лесно човек да те помисли за над 50 годишен. Не ме заблуждавай, капи страна. Отправната ти точка е около 2070, нали? И ако е така, за Бога, не споменавай нищо за годините, които може би ни предстоят. Отправната ми точка е в 2059. По зададения глас познах, че тази бутилка коняк не му е първата за вечерта. И не съм по-стар, отколкото би трябвало да съм. Лошото е, че съм мъртвец не те разбирам. Нали миналия месец ти разказах за трабаба си туркинята? Да. Тази сутрин скочих назад по линията в Истанбул през 1955 година. Тогава прабаба ми беше на 17, още не омъжена. В пристъп на необоздано отчаяние аз я удуших и хвърлих тълпа в Босфора. Случи се през нощта, валеше дъжд. Никой не видя. Аз съм мъртъв, Елиот. Труп. Не. Казах ти отдавна, че когато му дойде времето, ще свърша с себе си по този начин. Турска уличница. Подлъгала прадядо ми за този срамен брак. Но сега я няма, и мен не няма. Щом се върна в текущото време, никога няма да съм съществувал. Какво да сторя, Елиот? Ти решавай да скоча ли напред по линията още сега и да сложа край на тази комедия. Изпотен от притеснение, аз отпих голяма глътка коняк и му казах. Дай ми точната дата и час на престоя и в 1955 година. Веднага ще скоча напред по линията и ще ти попреча да изториш зло. Не, няма. Тогава ти го направи появи се в последния момент и я спаси от самия себе си. Той не гледаше тъжно. Какъв смисъл има? Рано или късно пак ще я убия. Неизбежно е. Това е моята съдба. Сега ще скоча напред по линията. Ще се погрижиш ли за моите хора? Имам своя екскурзия, напомних му. Да, да, разбира се. Няма как да поемеш още една. Просто се погрижи да не останат в това време. Трябва да тръгвам. Трябва. Ръката му докосна таймера. Капис. Държеше и бутилката коняк, когато скочи. Изчезна. Жертва на самоубийство чрез времево престъпление. Валичен от страниците на историята. Не знаех как да се справя с това дали да не се прехвърля в 1955 и да му попреча да убие собствената си прабаба. В текущото време той вече не съществуваше. Може ли да възстанови обитието му с обратно въздействие? Как би действал с обратна сила парадоксът на времевото изместване? Такъв случай не бях изучавал. Исках да постъпя както е най-добре на капи страна, но трябваше да помисля и за туристите му, изоставени от своя куриер. Умувах мрачно около час. Накрая стигнах до благоразумно, макар и далечно от романтиката заключение, не е моя работа, по-добре да извикам времевия патрул. Неохотно докоснах бутона за алармен сигнал на моя таймер. От инструктажа знаех, че би трябвало веднага да се появи патрулен. И патрулният застана пред мен. Да и Дайманган, оригващият се рус грубиян, когато срещнах още през първия си ден в Истенбул. Какво има? Попита направо той. Времево престъпление. Преди малко капи страно ми довери, че е убил своята прабаба и скочи обратно в текущото време. Скапан кучи син защо ликите и тези нещастници скалпават психика. И туристите му са тук. Затова те повиках. Вандам се изплю майсторски. Скапан кучи син. Повтори той. Добре, аз се заемам. Таймерът му го прехвърли другаде. Поголявах се от мъка за този тъпо пропиян, скъпоценен живот. Мислех си за капи страно с неговото обаяние, любезност, съчувствие, изтъйте и прехосени, защото в пиянски миг на страдание реши да се унищожи с времево престъпление. Не заплаках, но ми се искаше да ритам всичко наоколо. Так му това и направих. Шумът събуди ми спистил, която се ококори и смънка. Да не ми нападат. Само тебе, отговорих и за да намеря отдушник за яростта и скръпта си, стоварих се върху нея. Тя се стресна малко, но реши да вземе да има участие, щом разбра какво съм намислил. Е, аз свърших за половин минута и я оставих разгорещена, но работата ми беше поета успешно от Билбога Стаман. Още ми причерняваше пред очите, събудих съдържателя и поисках от най-доброто му вино. Накърках се домът на безчувственост. Много по-късно научих, че съм се тръщал направо. Лукавият мръсник капи странно се разколева в последния миг. Вместо да скочи в 2059 година и да се самоунищожи, той се вкопчил в неуязвимостта си благодарение на времевото изместване и останал назад по линията в 1600 година. Оженил се за дъщерята на турски паша, с която си наплодили три деца времевият патрул засякал съществуването му в миналото чак през 1607 година, откъдето го вграбчили за множество времеви престъпления, въмъкнали го в 2060 година и го осъдили на смърт. Той си получи мечтаното избавление, но не чак толкова героично. Патрулът трябвало и да предотврати убийството на неговата прабаба, да не допусне женитбата му за дъщерята на пашата, да отстрани от миналото онези и деца, а също да намери да измъкне неговите туристи. В края на краищата капи страно създаде купища проблеми. Ако човек иска да се самоубие, изръмжа веднъж да е вандам, защо? подяволите, не ни факт в текущото време, вместо да прави живота на всички ни. Нямаше как да не се съглася с него. Единственият път, когато мнението ми съвпадна възгледите на времевия пътъл. 44. Бъркотията около капи страна и противната бирщина, която ми се падна да водя, ме тласкаха все по-надълбоко в унимието. Ме стех се само от епоха в епоха, но не влагах душата си в това. И към средата на втората седмица, когато стигнахме до 1204 година, аз вече знаех, че ще направя нещо, което ще ме съсипе. Упорито редях задължителните обяснения старият дух на кръстоносните походи се възражда, говорех им, докато се забех на Билбо, отново опитващ ми спистил, и на галерамент, видимо мечтаещ за оскъдните гъди на Палмира Гостаман. Иерусалим, завзет от кръстоносците преди век, пак и под властта на сарацините, но различни династии на кръстоносци все още контролират почти целия средиземноморски бряг в светите земи. Арабите връждуват помежду си, а от 1199 година папа Инокентий Трето Римско призовава за нов кръстоносен поход. Обясних им как се възможни барони се отзовали на папския повик. Разказах им, че кръстоносците не искали да се впуснат в традиционното пътуване през цяла Европа и Мала Азия към Сирия. Предпочитали да отплават към някое от пристанищата в Палестина. Споменах за молбата им през 1202 година към Венеция, тогавашната водеща морска сила на континента, да бъдат превозени. Описах условията, които поставил през старелият и коварен доше на Рико Дандоло, за да им отпусне кораби. Дандоло се споразумял с тях да качи на корабите 4500 рицари с конете им, 9000 оръженосци и 20 000 пехотинци заедно с припаси за 9 месеца. Предложил и да добави 50 бойни галери като ескорт. За тези услуги поискал 85 000 сребърни марки, които днес се равняват на 20 милиона долара. Както и половината територии или съкровища, който кръстоносците биха извоювали в битките. Обясних, че кръстоносците се съгласили с кожудеската цена, защото намислили да измамят слепия стайдош разказах как слепият Спайош, щом поставил кръстоносците в изходица с пристигането им в Венеция, изтискал от тях всичко до последната майка, която му дължали. Очертах как благородното чудовище наложило своята власт над похода и потеглило начало на флота след Великден през 1203 година, но не към светите, зами, а към Константинопол. Византия е най-големият съперник на Венеция в моретата. Дандолан пукната пара не би дал за светите дни, но купнел неистово да докопа Константинопол. Просветих ги за положението на византийските династии. Коннините бяха стигнали до лош край. След смъртта на Мануил II Римско през 1180 година го наследява малкият му син Алексий II Римско който е убит скоро след това от ангромик, безнравствения братовчет на баща му. Изискано поквареният ангромник е погубен на свой ред по особено страшен начин от разярена тълпа след няколко години безмилостно потисничество. През 1185 година на трона сяда е Исак Ангел, възстаряващ и некадърен внук на Алексий I римско по женска линия. Исак управлява 10 хаотични години и накрая е свален от власт, ослепен и хвърлен в тъмница от своя брат, който става император Алексий Трето Римско. Алексий Трето Римско още е на трона, а Исак Ангел още е в тъмницата. Но синът на Исак, също Алексий, е избягал и е във Венеция. Обещал е на Дангала огромни суми, ако даже върне баща му на трона и така Гандалоид в Константинопол да се разправи с Алексий Трето Римско и да превърне Исак в своя послушен император. Туристите не схващаха цялата сложна плетеница. Не ме интересуваше. Щяха да разберат основното, докато наблюдават какво се случва. Показах им пристигането на четвъртия кръстоносен поход в Константинопол към края на юни 1203 година дадох им възможност да видят как Дандола командва превземането на Скопари, предградие на Константинопол на Азиатския бряг. Изтъкнах, че пристанището е защитено от яка кола, 20 византийски галери и огромна желязна верига. Насочих вниманието им към сцената, в която венециански моряци завземат галерите, докато корът на Дандола, оборудван с гигантски стоманени клещи, прерязва веригата и отваря златния рог за нашествениците. Представих им изрелището, в което свръх човекът Дандало, вече на 90 години, повежда атаката към крепостните стени на Константинопол. До този момент нито един завоевател не е нахлувал в града. Отдалече, скрити във възторжената тълпа, ние наблюдавахме как Дандоло изведе Исак Ангел от тъмницата и го обяви за император на Византия, а синът му беше коронясан като съвладател под името Алексия IV Римско. Сега Алексия IV Римско, продължих аз, кани кръстоносците да предимуват в Константинопол на негови разноски, докато се подготвят да нападнат светите дни безразсъдно предложение, с което се обрича на беди. Скочихме напред към пролетта на 1204 година. Алексий IV Римско вече е наясно, че прилетяването на хиляди кръстоносци разорява Византия. Казва на Дандало, че парите свършват и не може повече да се нагърва с разходите за тях. Започва ожесточен спор. През това време в града пламва пожар. Никой не знае причината, но Алексий подовира венецианците. Той заповядва седем овехтели кораба да бъдат подпалени и пуснати към венецианския флот. Гледайте! Видяхме огньовете. Видяхме как венецианците използват дълги куки за лодки, за да издърпат плантящите кораби в страни от своите. Видяхме внезапното възстание в Константинопол, жителите му хвърлиха Алексий IV Римско като играчка в ръцете на венецианците и го умъртвиха. Старият Исак Ангел ще умре няколко дни по-късно. Византийците намират взетия на прогонения император Алексий III Римско и го поставят на трона като Алексий V Римско. Този зете от прочутия от Дука. Гандола губи и двамата си послушни императори е бесен. Този път венецианците и кръстоносците решават да покорят Константинопол и да го управляват сами. Отново водих туристи пред битките, започнали на 8 април. Пожари, коне, насилие. Алексий Петро Римско се спаси с бягство, нашествениците разграбиха града. Света София, 13 април, кръстоносците отмъкнаха 12 сребърни колони, разбиха ултара, откраднаха 40 потира и десетки сребърни свещници. Взеха и 40 кадилници от чисто злато. Бонифаци от Монфера, предводителят на похода, си присвои императорския дворец. Дандола откара 4 големи бронзови коня, пренесени в Константинопол 9 столетия по-рано от Египет, и след време ги постави над входа на катедралата Сан Марко в Венеция, където са и до днес. Свещениците от похода тъшуваха в реликви, две къщата от истинския кръст, острието на копието, гвоздиите, с които бил прикован Исус, и още много подобни предмети, които византийците почитаха от край време. От грабежа скочихме в средата на май ще бъде избран нов император на Византия. Той няма да бъде византиец, а западняк, франк, латинец. Завоевателите избират град Балдуин от Фландрия. Ще можем да гледаме шествието за коронясването му. Чакахме пред света София. Вътре Балдуин от Фландрия сложи на раменете си мантия, обсипана с скъпоценни камъни и бродирана с фигури на орли дадоха в ръцете му скипта и златното кълбо с кръста, символ на императорската власт. Той коленичи пред ултара и беше помазан. Кормясаха го. Седна на трона. Ето го, предупредих аз. На бял кон, в изкрящите, сякаш горящи одежди, император Валдо и от катедралата към двореца против желанието си, намръщените жители на града приветстваха своя чуждоземен господар. Повечето византийски благородници избягаха, обясних на туристите, ненаситни за още битки и пожари. Аристокрацията се разпръсква из Мала Азия, Албания, България, Гърция. Платините ще властват тук 57 години, макар че царуването на император Балдуин ще бъде кратко. След 10 месеца ще поведе армия срещу възстанали византийци, ще бъде пленен от тях и никога няма да се завърне. скоби както българските читатели знаят, Балдуин е пленен от цар Калумян след митката при Адрианопол през 1205 година. Бележка от редактора. Кристал Хагинс попита. А кръстоносците кога са потеглили към Иерусалим? Тези изобщо не са си направили труда да тръгнат натам. Някои останали тук като владетели на разпокъсаната бивша империя. Другите се прибрали по домовете си с богата плячка. Колко увлекателно! Промови тя. Подслонихме се в мястото си за нощувка. Омаломощаваше ме ужасна умора. Свърших си работата, показах им как западняците завладяват Византия, както им обещаваха рекламните брошури. Изведнъж почувствах, че повече не мога да ги гледам. Вечеряхме и те заспаха или поне си легнаха. Постоях там още малко, заслушан страстните пъшкания на мисписти и настървеното пръхтене на Билбо Гостаман, във възраженията на Палмира Гостаман, докато Конрад Зауерабент крадешко не опитваше по бедрата в мрака. Преглътнах сълзите на ярост и се предадох на изкушението. Докоснах таймера и скочих назад по линията. В 1105 година, при Пунхерия Дука. 45. Както винаги, пак сам беше готов да помогне. Ще ми отнеме няколко дни. Съобщенията стигат бавно, принасят ги вестоносци. Тук ли да чакам? Защо да губиш време? Имаш си таймер. Скочи три дни напред и може би до тогава всичко ще бъде уредено. Скочих три дни напред и ме такса смикава. Всичко е уредено бе успял да получи покана и за мен за вечерно увеселение в двореца на Дука. Там щяха да бъдат всички видни особи начало с император Алексий Коннин. Щях да се представям за братовчет на Метаксас от провинцията Чакотепир. Говори с селско произношение, наставляваше ме Метаксас. Когато пиеш вино, остави да се стече малко по градичката, можеш и да мляскаш малко, докато дъвчеш. Името ти ще бъде. Ами. Никета с Хиртакен. Завъртях глава. Твърди засукано. Не ми подхожда. Е, нека да е Георгиос Хиртакен. Георгиос Маркевинис, натъртих аз. Звучи си като фамилия от 20 век. За тях ще звучи провинциално. Така отидох отидохме черпак дома на Дука като Георгиос Маркевинис. Пред двореца видях 20 на варяги на стража. Щом тези северни варвари с руси бради, най-доверената охрана на императора, стояха тук, значи Алексий вече беше вътре. И ние влязохме. Метак сам бе довел и своята хубава и шавлива прародителка Евдокия. Гледката вътре слепяваше. Музиканти, троби, маси, отрупани с храна, вино, великолепно облечени мъже и жени. Прекрасни мозайки по подовете, драпели по стените, натежали от златни нишки. Сдържаният смях на аристократи, женска плът под почти прозрачната коприна. Веднага видях полушария. И полушария ме видя. Погледите ми се срещнаха както в магазинчето за подправки и сладкиши, тя ме позна и се усмихна загадъчно, потокът от енергия пак профуча помежду ми. В по-късна епоха тя ми размахала кокетно ветрилото си. Но сега свали рукавиците си, обсипани с скъпоценни камъни, и тупна с тях леко полявата си китка. Насърчаваше ли ме? Имаше тънък златен обръч на високото си чело. Устните й бяха начервени. Отляво стои нейният съпруг, прошепна ми Метаксас. Ела да те представя. Вторачих се в лъвдука, моя далечен прапрадядо, и гордостта ми, че имам толкова изтъкнат предтеча, беше примесена с завист. Той всяка нощ галеше гъдите на Пулхерия. От проучването на родословното си дърво знаех, че сега е на 35, двойно по-възрастен от жена си. Висок мъж с прошарени слепоочия, с редки във Византия сини очи, с препнато подрязана брада и плътно стиснати устни, той изглеждаше строг, надменен, неописуемо достолепен. Подозирах, че е досадно аристократичен. Е, да, беше си внушителен мъж и нямаше нищо строго издържано в чудесната му туника, накитите и пръстените му. Лъв беше невъзмутим, уверен домакин, както подобаваше на един от най-видните благородници в империята, глава на неговото разклонение знатния е род Дука. Нямаше обаче наследници и може би това обясняваше леката сянка на отчаяние, която ми се привиря на привлекателното му лице. Докато двамата так съзвъдяхме към него, дочух две придворни дами да си говорят вляво от мен нямат деца, което е твърде жалко, защото всичките му братя са си ги навъдили в изобилие. А той е най-големият. Пушерия още е млада. Поне мъгле би трябвало да е плодовита. Ако изобщо започне да ражда, че тя скоро ще навърши 18, щеше ми се да успокоя лъв, да му разкажа как неговото семе ще се запази в 21 век, да го уверя, че само след година полусерия ще му роди син, Никетас, а после Симеон, Йоан, Александър и още след тях. И че Никетас ще има шест деца, сред тях богатия и щедър Никифор, когато видях 70 години напред по линията, а син на Никифор ще последва свой повелител в Албания и е така нататък. Ваша светлост, Представиме Метаксас, това е третият син на сестрата на моята майка, Георгиос Мартевинис от Епир, който ще ми гостува във вилата през сезона на жътвата. Отдалече сте дошли, кимна мила дука. За пръв път ли сте в Константинопол? Да. Какъв град? Църквите, дворците, баните, гозбите, виното, облеклото на хората и прекрасните жени поношерия Брейма. Пак ми се усмихна само съгълчето на устата, за да не забележи нейният съпруг. И вече знаех, че е моя. Омайващото юхание стигна до ноздрите ми и пулсът ми се ускори. С елегантен жест лъв насочи вниманието ми към дъното на залата, където беше Лексли. Вече го бях виждал, нисоти и набит мъж, който не оставяше съмнение околните, че е техен господар. Държеше се като любезен и образован човек, но и самоуверен, истински наследник на цезарите, защитник на цивилизацията в тези мрачни времена. Лъв настоя да ме представи на императора. Алексий ме поздрави влага и възкликна, че братовчет на Метаксас му е скъп като самия Метаксас. Поговорихме малко и макар че бях нервен, държах се достойно. Накрая лъв ми каза. Млади човече, беседвате с императора, сякаш сте познавали поне десетина. Само се усмихнах, без да изтърся, че няколко пъти съм виждал Юстинян, че съм присъствал на кръщенето на Теодосия II Римско, Константин V Римско, още нероден Емануил Конни и мнозина други, че съм коленичил в света София близо до Константин 11 Римско в последната нощ на Византия, че съм гледал как лъв и савер оглавява иконоборците. Не споменах, че съм среди новината, запълвали ненаситните отвърстия на императрица Теодора пет века по-рано. Придадох си скромен вид и отговорих. Благодаря, ваша светлост. 46. Византийските вечерни забавления се състояха от музика, танци на рубини, похапване и много вино. Нощта напредваше, свещите догаряха, знатните люди се замаяха. В сумерка се движех спокойно из тълпата от представители на видни родове. Водех светски разговори и сам се очудих колко лесно общувах с тези хора забелязвах не съвсем потайни оговорки за изневяра зад гърбовете на пияните съпруги. Пожелах лека нощ на император Алексий и получих покана да го посетя в двореца му във Лахена, съвсем наблизо. на набезите на Евдокия, която прекали виното и искаше да се изчукаме набързо в задна стаичка. Накрая тя избра някой си Василий Диоген, който май наближаваше 70-те. Отговорих уклончиво на безброй въпроси за моя в Метаксас, когато всеки познаваше, но происходът му си оставаше тайна за всички. И три часа след пристигането си в двореца най-сетне говорех с полусерия. Стояхме един до друг с ниша на голямата зала. Обрязаха я две примигващи свещи. Полусерия изглеждаше развълнувана, дори възбудена. Годите й се надигаха горно, капчици пот обрамчваха горната и устна. Не бях виждал такава хубост. Погледни, кимна тя, плъзва дряма. Обича виното повече от почти всичко останало. Сигурно обича и красотата, казах и. Що не има до себе си в такава пищност? Лоскател. Не, опитвам се да говоря истината. Не винаги успяваш, отвърна тя. Кой си ти? и Мартевини Супепир, братовчет на Метаксас. Казваш ми твърде малко. А какво си дошъл да търсиш в Константинопол? Поех си дъх. Да бъдна съдбата си, като намеря онази, която ми е предопределено да открия. Онази, която обичам. Това я впечатли. Момичетата на 17 години са податливи на такива приказки дори в Византия, където съвряват рано и ги омъжват на 12. Полушария се въдъха и скръсти благопристойно ръце върху високите хълмчета на гъдите си. Потръпна. Стори ми се и чезениците и се разшириха за миг. Невъзможно е, възрази тя. Нищо не е невъзможно. Моят съпруг. Спи, прекъснаха. Тази нощ. Под този покрив. Не, не можем полушария, опитваш да се бориш срещу съдбата. Георгиос. Има връзка между нас, която се простира през вечността. Да, Георгиос. Я е по-леко, пра-пра-пра внуче, не си развързвай езика. Доста е тъпичко да извършиш времево престъпление, като се хвалиш, че си от бъдещето. Така ми е писано. Прошепнахи. И трябва да се случи. Да, да. Тази нощ. Тази нощ. Да. Тук. Тук, повтори полушерия. Скоро. Когато си тръгнат гостите. Когато лъсе в постелята си. Ще те скрие в стая, където е безопасно. Ще дойде при тебе. Ти знаеше, че ще се случи още в деня, когато се срещнахме. Да. Знаех. На мига. Каква магия си ми направил? Никаква полушария. Магията властва и над двама ни. Събирани, създава този миг, сплита нишките на съдбата, за да се срещнем, разкъсва границите на самото време. Толкова чудно говориш, Георгиос. И толкова хубаво. Сигурно си поет? Може би. След два часа ще бъдеш мой. И ти моя. И завинаги. Потреперих щом се сетих за времевия патрул, наблиснал като дамоклев меч. Завинаги, полушария. 47. Тя повика слуга и му каза, че на младежа от епирвиното му е дошло в повече и искал да си легне с някоя от стоите за гости. Аз се олюлявах правдоподобно. Воден от слуга със свещ с ръката, тръгнах като на поклонение из лабиринта на двореца и бях въведен в обикновена стая някъде в дъното на сградата. Имаше само ниско легло, а правоъгълна мозайка на пода беше единствената украса. През техния прозорец проникваха бледи лунни лъчи. Слугата ми донесе кана и легенда ми не, пожела ми да си почина добре и ме остави сам. Чаках милиард години. До мен се процеждаха звуци на далечна веселба. Но не идваше. Казвах си, че е шега. Изиграме. Младата, но опитна в светското коварство господарка на дома е решила да се позабавлява за сметка на братовчеда от провинцията. Ще ме остави да се чух към тук до сутринта, накрая ще върча на някой слуга да ми поднесе закуска и да ме изпроводи навън или след 2-3 часа ще заповяда на някоя рубина да дойде при мен. Или ще ми изпрати без зъба старица, докато гостите се кискат зад потайни процепи в стената. Или поне хиляда пъти се колебаех дали да не побягна. Просто докосвам таймера и се изстрелвам напред по линията в 1204 година, където Конрад Зауерабент, Палмира Гостаман, Семейство Хагинс останалите мои туристи спят, без да бдя над тях. Да усайкам. Сега, когато всичко се подреди толкова добре, какво ще ми каже Метаксас, щом научи как съм си изтървал нервите. Спомних си как моят гуру, чернокожият сам, ме попита, а ако имаше шанс да бъднеш съкровената мечта, щеше ли да се вкопчиш в него? Полушария беше съкровената ми мечта, вече знаех. Спомних си и как черниото ми каза, ти обичаш сам да се проваляш. Хайде, пра пра пра внуче. Измъкни се от тук, преди съблъгнителната прародителка от преди столетия да ти предложи влажната тема на отробата си. Спомних си и как е мили от генетичния салон, която имаше пророческа дарба, извика пронизително. Пази се от любовта на Византион. Пази се! Пази се! Аз обичах. В Византион. Станах, прекосянах стаята напред-назад хиляда пъти, стоях до вратата и се ослушвах, долавях смеха и далечните песни, накрая свалих дрехите си и ги сгънах старателно една по една на пода до леглото. Стоях го, но тайна си беше на тялото и аз се питах дали да не махна и него каква ми давала полушария, когато види тази тънка масова препаска на кръста ми. Как бих могъл да я обясня? Свалих и таймер и за пръв път се отделих от устройството през цялата си кариера на пътешествие назад по линията. Заляме цунами от ужас. Без него се почувствах още по-гол, направо ран до кости. Без таймера на кръста си бях от на времето като всички останали. Не можех да избягам бързо. Ако Пунхария бе подготвила някаква жестока шега и ме заваляха, без той ме раздай на мен, бях обречен. Върнах го припряно на мястото му. После се измих старателно навсякъде, за да съм чист за Пунхария. Изтърчах гол до леглото, чаках още милиард години купнех за тъмните кръгове по напрещелите гъдина плохария, за меката кожа по вътрешната страна на бедрата й. Пенисът ми штръкна толкова издут, че хем се възгордях, хем се засрамих. Не исках плохария да влезе и да ме върне възстанал до леглото с това дръвче от плът, поникнало между краката ми. Приличах на катурнат тръножник. Да я посрещна така беше прекалено грубо. Почувствах се глупаво и пак навлякох дрехите си, без да се бавя. И чаках още милиард години. Гледах как първото просветляване на зората започна да се смесва с лунните лъчи в тесния прозорец. И вратата се отвори, Пулхерия влезе в стаята и злости. Бе махнала от лицето си тежкия грим и свалила всички накипи освен на веришка на гърдите си сега носеше само тънка на дреха по тялото. Дори в мъжделивата светлина виждах, че е гола под нея и извивките й почти не подлудиха. Тя пристъпи плавно към мен. Прегърнах я и се опитах да я целуна. Тя не знаеше да се целува. Позата, която двама заемат за допир на устните, беше чужда за нея. Трябваше да я притисна към себе си и нежно да наклоня главата и назад. Тя се усмихна, озадачена, но податлива. Устните ми се докоснаха. Езикът ми се тлъвна в устата й. Тя се разтрепери и долепи тялото си още по-плътно до моето. Много бързо освояваше теорията на целувките. Ръцете ми се тлъвнаха по раменете и смъкнаха дрехата. Розови зърна на гъдите, Разперените ми пръсти измериха за обленото допе. Чудесен размер прокарах върховете им по бедрата й. Превъзходни бедра. Възхитих се на двете дълбоки тръпчинки на кръста й. Тя беше извенлива и страстна, прекрасно съчетание. Когато се съблякох, Пунхерия видя таймера и го питва, но не попита нищо, а ръцете й продължиха да опитват по-надолу. Тупнахме заедно на леглото. Знаете ли, всъщност, сексът е нелепост. Поне телесната е му страна. Замислете се за неимоверните усилия, вложени във възпяване на чукането. И в какво се състои то в края на краищата? Пъхът е къс и е в твърден израстък от плът в увлажненото тунелче и го търкате напред-назад вътре, докато не се натрупа вариат, тъй да се каже, който да доведе до изпразване. Все едно палите огън с търкане на пръчка в дъска. Все едно изпълнявате инструкция, вкарвате шипа в отвора и го движите до завършване на операцията. Поглеждате така на самия акт и си знаете, че е смехотворен. Задник напъва надолу, мятат се разтворени крака, чуват се приглушени стонове, то ускоряване, то забавене. Възможно ли е да има нещо по-глупаво в ролята на основното действие, господстващо над човешките емоции? Не е възможно, разбира се. Но тогава защо това обряно в пот на приядане с полухерия беше толкова важно за мен? Може би и за нея. Моята теория гласи, че истинското значение на секса, хубавия секс, е символичното. Той отвъд факта, че получавате мимолетно удоволствие от това тласкане и напъване. В края на краищата същото удоволствие е достъпно и без затрудненията в намирането на партньор, но изобщо не е същото, нали? Не, в секса има нещо повече от гъдела в слабините, той е травник на духовното сливане, на взаимното доверие. С леглото е и казваме един на друг ето, отдавам ти се с надеждата да ми дариш удоволствие, ще се постарай и ти да изпиташ това удоволствие. Един вид споразумение. И тръпката е тъкмо в споразумението, не в удоволствието, което то носи. Казвате още, това е моето голо тяло с всичките му недостатъци и аз ти го показвам с доверие, защото знам, че няма да ми се присмиваш казвате още, приемам тази интимност с тебе, макар и да знам, че можеш да ми предадеш някоя отвратителна болест. желание поемам този риск, защото с мен си ти. А жената казвала още, поне до края на 19 или началото на 20 век, приемам те в себе си, макар че може да има какви ли не биологични последствия след 9 месеца. Всичко това е много по-важно от бързиите. Ето защо механичните устройства за мастурбация не заместиха секса и никога няма да го заместят. Ето защо онова, което се случи между мен и Пулхерия Дука в онова ранно византийско утро на 1105 година беше несравнимо по-истинско общуване от случилото се между мен и императрица Теодора половин хилядолетие по-рано, както и между мен и незнайния брой момичета цяло хилядолетие е по-късно. В Теодора, в Полушерия и в онези момичета напред по линията аз изливах горе-долу същите кубически сантиметри солена на вкус течност. Но с Полушерия беше различно. С Полушерия нашият оргазъм беше само символичен завършък на нещо по-голямо. За мен Пулхерия беше въплъщение на красотата и изяществото, а това, че тя склони толкова лесно да легне с мен, ме направи по-могъщ император от Елексии. Нито моята струя в нея, нито нейните тръпки в отговор означаваха кой знае какво пред факта, че се събрахме в доверие, вяра, с споделено желание, с любов. Ето ви е сърцевината на моята философия. Разкрит съм като неподправен романтик. Това е дългокомисленият извод, който извлякох от всичко преживяно. Сексът с любов е по-хубав от секса без любов. Велико заключение. Ако искате, мога да ви докажа и че е по-добре да си здрав, отколкото болен. И че да имаш пари е по-добре, отколкото да си беден. Способностите ми за абстрактно мислене са направо безгранични. 48. Въпреки, че доказахме тази философска теза напълно успешно, решихме да я докажем отново след половин час. Повторението е майка на знанието. После лежахме един до друг в сладка премава. В такъв момент бих предложил на партньорката си тревица, за да споделим още един вид сливане, но тук беше невъзможно, разбира се. Това ми липсваше. Различно ли е там, откъдето идваш? По-любопитства по полушария. Питам за хората, как се обличат, как говорят. Много е различно. Георгиос, у тебе има нещо твърде странно. Дори с прегръдките ти. Не че съм много опитна в това, повярвай. Ти лъс сте единствените мъже, с които съм била. Истината ли казваш? Очите ли блеснаха дневно. Ти възвратница ли ме смяташ? О, не, само че. Ами сега. В моята страна, продължих отчаяно, момичето опознава мнозина мъже преди сватбата. И никой не възразява. Такъв е обичаят. Тук не е така. Пазят ми строго. Омъжиха ме на 12, нямах време за волности. Тя се намръщи, подпря се и наведе глава да ме погледне в очите. Гърдите й се юшнаха съблазнително над лицето ми. Жените във вашите земи истина ли нали са толкова разпуснати? Истина е, полушария. Такива са си. Но вие сте византийци. Не сте варвали от север? Как можете да допускате това опознаване на мнозина мъже? Такъв е обичаят, повторих, неубедително. А може би ти не си от Епир, предположи тя. Може би идваш от много по-далечна страна. Пак ти казвам, твърде странен си, Георгиос. Не ме наричай Георгиос, престраших се аз. Наричай ме Джот. Джот ли? Джот. И защо да те наричам така? Това е същинското ми име. Истинското. Георгиос е. Името, с което само се представям. Джот. Джот. Име, каквото никога не бях чувала. Да, ти си от чудата страна. Така си е. Усмихнах и се като сфинкс. Обичам те, казах и захапах игриво зърната на гъдите за да отклоня вниманието й. Толкова си странен, говореше тя унесено. Толкова различен. Но почувствах влечение към тебе от първия миг. Знаеш ли, отдавна си мечтаех да бъда толкова порочна, но тъй не се осмелих. О, предлагали са ми десетки пъти, но не си струваше да се излагам на опасност. А когато те видях, усетих този огън в себе си, този, този глад. Защо? Кажи ми защо? Ти си привлекателен като мнозина от мъжете, на които бих могла да се отдам, но се оказа единственият. Защо? Било е предопределено, уверих я. Вече ти казах. Неустойна сила ми събира през вековете. Морето, завърших недоделано. Ще дойдеш ли отново при мен? Отново и отново, и отново. Ще измислим как да се срещаме. Лъв няма да научи никога. Толкова време се занимава с печалбите си, толкова често е при императора дори ме подглежда рядко. Аз съм само една от многото му хубави играчки. Ще се срещаме, Джок, често ще преживяваме удоволствието заедно и. Тъмните ми очи заискриха. Може да ме дариш дете. Почувствах как небесата се разтварят и ме обсипват с мълни. От пет години съм омъжена, а нямам дете, продължи по полушария. Не разбирам, Сигурно съм била твърде млада в началото. Аз си бях малка. Но и до сега, нищо. Дали не сдете, джуд. Лъв ще ти бъде благодарен. Тоест, ще бъдеш щастлив, защото ще си мисли, че е негово. Ти дори приличаш на мъжете от рода дука, особено в очите, значи никой нищо няма да заподобре. Мислиш ли, че заченахме дете тази нощ? Не. Не, защо си толкова уверен? Имам си начини. в гладката е кожа. Е, ако карам още 20 на дни без хапче, мога да ти направя колкото искаш бебета, пулхерия. И да оплета такива възли в тъканта на времето, че никой да не ги развърже. Ще стана собственият си прапра. И така нататък. Дали не съм плод от собственото си семе? Дали времето се е обърнало наопаки, за да ме създаде? Не. Не би могло да ми се размине. От мен полушерия щеше да получи страст, но не и затлождане. Изгревът е скоро, прошепнах и. По-добре ще е да си тръгнеш. Къде да ти изпращам вести? При ме пак сос. Добре. Ще се срещнем пак след два дена, нали? Ще уредя всичко. Полушерия. Твой сън, когато и да поискаш. След два дена. Но сега си върви. Ще те изпроводя. Опасно е. Слугите са на крак. Полушария, прибери се в покоите си. Мога да изляза сам. Но. Невъзможно. Знам откъде да мина. Наистина ли? Кълна се. Наложи се да я убеждавам още, но накрая се съгласи да не рискува. Целунахме се, тя се уи в куприната, хванах я за ръката, притиснах я до себе си още веднъж и тя излезе. Отброих 60 секунди. Скочих 6 часа назад по линията. Веселбата беше в разгара си. Измъкнах се небрежно от сградата, като заобиколих отдалече залата, където моето по-ранно аз разговаряше почтително с император Алексий. Излязох незабелязано до морската стена край златния рок настроих отново таймера и се прехвърлих напред по линията в 1204 година. Тръгнах забървано към странноприемницата, където бях оставил спящите туристи. Стигнах там по-малко от 3 минути след скока си, струваше ми се, че са се изнивали много дни от тогава, към времето на полушария. До тук добре преживях своята нощ на изгаряща страст. Душата ми се освободи от терзанието и пак се заемах с работата си, без никой да узнае. Проверих леглата. Мистер и мисис Хагинс, да. Мистер и мисис Гостаман, да. Мис Пистил и Билбо, да. Палмира Гостаман, да. Конрад Зауерабент, да. Не. Конрад Зауерабент. Нямаше го. Липсваше. Леглото му беше празно. За трите минути, през които отсъствах, Залерабент се бе изсулил на някъде. Но на къде? Пронизаха ме първите иглички на паниката. 49. Спокойствие. Запази спокойствие. Отишъл е да се изпитай, това е всичко. Ей сега ще се върне. Първа точка куриерът е длъжен да знае местонахождението на всеки от поверените му туристи във всеки момент. Наказанието е. Запалих факел от жравата в огнището и изтичах в коридора. За уерабент. Не пикаше. Не ровичкаше в килера в кухнята. Не тършуваше в избата. За уерабент. По дяволите, къде си седянал, прасе такова? Още усещах по устните си вкуса на пуншерия. По кожата ми още лепнеше под тай, смесила се с моята. Други нейни течности засъхваха по слабините ми. Всички прелестни, забранени наслади на междувремевото кръвосмешение още трептяха в съвнанието ми. Мислех си как за такова нещо времевият патрул просто ще ме заличи. Ще им кажа, загубих турист а те ще попитат, как се случи. Ще отговоря, излязох от стаята за три минути и той изчезна. А те, три минути, а? Нали ти е забранено да? Ще кажа, само три минути. За Бога, нима очаквате да ги надзиравам по 24 часа в денонощието? Може и да проявят разбиране, но по задължение ще проверят происшествието и ще открият, че най-безцеремонно съм скочил в друго време. Ще ме проследят до 1105 година, ще ме заварят с полусерия и ще се убедят, че не само съм бил небрежен като куриер, но съм се снушавал с собствената си пра-пра-пра. Спокойствие! Спокойствие! Сега на улицата. Освети с факела наоколо. Зауерамент! Зауерамент! Никакъв зауерамент! Ако аз бях за Лерабент, на къде бих отпрашил? Към дома на някоя 12 годишна византийка? Как би си намерил някоя? Как би се мъкнал вътре? Не, не би го направил. Но къде е той? е се избрадали? Излязъл е за малко на чист въздух, а би трябвало да е заспал. Да хърка. Не. Спомних си, че когато скачах, той не спеше, не хъркаше, а досаждаше на палмира Гостаман. Влетях обратно в страноприемницата. Нямаше смисъл да го издирвам на слухи в Константинопол. Обзет от още по-силна паника, аз събудих Палмира. Тя си търкаше очите, мрънкаше, мигаше. Факелът хвърляше от мрясъци по плоската и груд. Къде отиде за Уерабент? Прошепнах яско. Казах му да ме остави на мира. Казах му, че ако не престане да ме тормози, ще му отхапя оная работа. Той си беше сложил ръката и туки. Да, да, но къде отиде? Де да знам. Просто стана и се махна. В стаята беше тъмно. Заспах преди две-три минути. Защо ти трябваше да ме будиш? Много си ми полегна, няма що, промогморих. Я заспивай. Спокойствие, Джъпсън, спокойствие. Има си лесно решение. Ако не се беше стегнал толкова, щеше да се сетиш отдавна. Само трябва да прекроиш случката така, че да върнеш за Уерабент в стаята, както върна живота на Марч Хеферин. Незаконно е, разбира се. Куриерите нямат право да се занимават с поправки на времевия поток. Това е задача на патрула. Но поправката ще бъде съвсем древничка. Ще се справиш бързо и никой няма да научи. Нищо не те сполетя за кърпенето на миналото с Хефарин, нали? Да. Да. Това е единственият ти шанс, Джуд. Седнах на ръба на моето легло и се постарах да измисля най правилният план. Нощта с полухерия попритъпил стълпата на интелекта ми. Мисли, джуд, Мисли както никога до сега. Колко беше часът, когато скочи назад към 1105? Оставиха 14 минути до полунощ. Колко беше часът, когато се върна? Оставаха 11 минути до полунощ. Колко е часът сега? Остава една минута до полунощ. Кога Зауерабен се измъкнал от стаята? В този промеждутък от 3 минути. Следователно колко назад по линията трябва да се прехвърлиш? Около 13 минути. Нали си наясно, че ако скочиш назад повече от 13 минути, ще срещнеш предишното си отворена двойна ъглова скоба, аз затворена двойна ъглова скоба, което се готви да отпраши към 1105. Това е парадоксът на удвояването. Трябва да рискувам. Е, така съм въдясно, че парадоксът е по-малката ми грижа. Тогава скача и оправи положението. Тръгвам. Настроих прехвърлянето безупречно, назад по линията 13 минути без няколко секунди. Открих удовлетворен, че предишното мяз вече го няма, но за уерабен то ще е тук. Грозният дебел мръсник беше в стаята, седнал на леглото си с към мен. Щеше да е много лесно да го спра сега. Просто му забранявам да ме пуска стаята и го задържам вътре през следващите три минути, с което величавам изчезването му. В мига, когато предишното място се върне, пъст в 11 минути преди полунощ, аз скачам 10 минути напред по линията и заемам полагащото ми се място, във времевия поток е казал Ерамен, ще бъде пазен от куриер, с едно или друго въплъщение, през целия опасен период. За мен ще има съвсем кратък миг на удвояване, но аз ще се разкарам от това времево равнище толкова чевръсто, че той едва ли ще се усети. И всичко ще се нареди както трябва. Да. Много добре. Тръгнах през стаята към Зауерабент с намерението да му се изпреча, когато понечи да излезе. Той изви глава стреснат и ме видя. Върна ли се? И още как. И няма да ти. Той пипна таймера си и изчезна. Чакай. Крясъкът ми разбуди всички. Не можеш да правиш това. Невъзможно е. Таймерите на туристите не са. Гласът ми стихна в глупаво хриптене. Зауерабен го нямаше, той скочи във времето пред очите ми колкото и да викам към мястото, където беше, няма да го върна. Ама хитра, гнусна топка лой, да си тайнега, хвалеше се, че щял да си работи сам с него, някак бе стигнал до блокираните функции, за да получи достъп до управлението. Сега вече вътънах страховито. Един от моите туристи се мотаеше из миналото с активиран таймер, скачаше в който си поиска момент. Какво чудовищно оплескване! Отчаях се. Разбира се, патрулът щеше да го вгащи непременно, преди да извършил прекалено много времеви престъпления, но нямаше никакво съмнение, че аз щях да си го отнеса, защото допуснах да ме изиграе. Освен ако го докопам, преди да скочи. Минаха 56 секунди, откакто аз се прехвърлих тук, за да възпруза Ерабент. Без никакви колебания настроих таймера си и скочих. Ето го за Ерабент отново на леглото. Ето го другото място, тръгваше през стаята към него. Ето ги останалите туристи, които още не съм вдигнал от сън с крясъка си. Хайде, вече сме повече от него. Спипахме го. Метнах се към Тауерабент, готов да се скопча с ръцете му и да му попреча да скочи във времето. Озърна се в мига, когато направих движение. И посегна дяволска подгавина към своя таймер. Скочи. Изчезна. Проснах се на празното му легло сцепенен. Грудният джът впижлъчен поглед в мен. Типък откъде се изтърси, мътните пезали, аз съм 56 секунди пред тебе. Пропуснах първия шанс да го хвана и скочих назад във втори опит. Пак го изтървах, както виждам. Вярно си е. И освен това се удвоихме. Поне това можем да оправим. Проверих колко е часът. След 30 секунди скачаш 60 секунди назад и се връщаш във времевия поток. Как пък не? Сотна се джърна. Какви ги дрънкаш? Защо да го правя? Залеравен пак ще е изчезнал или поне ще ме изпревари. Няма да го приклещя, нали? Но ти трябва да скочиш. Защо? Защо аз го направих в тази точка от потока? Имал си причина, ти се той. Току-що си изтървал за Лерабен ти си искал да скочиш около минута назад, за да опиташ пак да го хванеш но аз нямах шанс дори да го изтърва. А е, и защо да се притеснявам за времевия поток? Вече е променен. Прав беше. 56-те секунди изтекоха. Сега бяхме в момента, когато за пръв път се опитах да възпруга Валерабент. Но заджадна минутата, преживяна и от мен при първото изчезване на Валерабент, протече съвсем различно. Всичко се обърка породих свой е дубликат, който не искаше да се махне, а и вече нямаше къде да се намести. Оставаха 13 минути до полунощ. След още две минути щяхме да си имаме и трети джут, онзи, който скочи напред по линията направо от прегръдката на полхерия, за да установи, че Бенд го няма. Той имаше свое предопределение, да се штура 10 минути паникьосен, а после да скочи от 12 часа без една минута в 12 часа без 14 минути, с което щеше да предизвика целия процес, завършил с нас двамата. Трябва да офейкаме от тук, настоя Джадмо. Преди той да се появи. Именно защото ако ми зарне, може изобщо да не стигне до скока към 12 часа без 14 минути и така. Би заличил и мен, и тебе. Но къде да отидем? Попита той. Можем да се върнем 3 или 4 минути и да спрем за Уерабен заедно. Не е добра идея. Ще се засечем с още един от нас, онзи, който се кани да отиде при Пулхерия. И какво толкова? Ще го напъдим да скочи, щом обезближим за уерамент. Пак не става. Ако отново го изтървем, ще предизвикаме още една промяна във времевия поток и може би ще си навлечем трети екземпляр. Все едно стоим за вас огледала, ще се отразяваме напред-назад, докато не се натрупаме с един милион екземпляра. Той е прекалено без с работата с таймера си. Прав си, признах, но съжалявах, че Джадло не се върна където му беше мястото, преди да е станало твърде късно. 12 минути до полунощ. Имаме 60 секунди да се разкараме. Къде отиваме? Не се връщаме в нов опит да хванем за Уерабент. Това не се оспорва. Да. Но ние трябва да го открием. Да. А той може да е в която и да е точка от времето. Да. Значи ние двамата не стигаме. Нуждаем се от помощ. Метоксас. Да. И може би сам. Да. И Буоно Коре. И Джеф Монеро. Това е крива? Да, казах аз. Слушай, остават 10 секунди. Ела с мен. Изтичахме надолу по задната стълба и се разминахме на косъм жът от 12 часа без 11 минути. Свихме се в тъмната кухина под стълбата и си мислехме за Джът, който над нас откриваше липсата на Зауерабент. Ще имаме нужда от цял екип, казах аз. Ти скачай назад в 1105 година, намери метакса си му обясни какво се случи. После повика и подкрепление и ги убеди да започнат издирването на Зауерабент по цялата времева линия. Ами ти. Аз няма да мърдам от тук до 12 без една минута. С този микон Игоре ще скочи 13 минути назад. И ще остави хората си без надзор. А някой трябва да стои при тях, затова ще се кача, щом той скочи, и ще влязе в основната роля на Джотелиот като техен куриер. Ще остана там, докато не получа вест от тебе. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Тогава тръгвай. И той тръгва. Аз се свивах на кълбо и се тресях от оплаха. Всичко ме съпадоса наведнъж в помитаща реакция. Заоерабен ти изчезна, аз породих своя алтерего чрез парадокса на удвояването и само за една вечер извърших повече времеви престъпления, отколкото бях в състояние да изброя и приплака ми се. Още не разбирах че мъжкотията те първа започваше. 50. Една минута преди полунощ събрах сили и се качих горе, за да поема ролята на оригиналния джотелиот. Докато влизах в стаята, позволих си наивната надежда, че ще заваря всичко насочено по нормалния му път, а за Уерабент пак ще си е в леглото. Молих се всичко да е поправено чрез намеса с обратно действие но за Залерамент не беше в стаята. Това означаваше ли, че няма да бъде намерен никога? Не беше задължително. Може би, за да не се заплете положението още повече, ще бъде върнат в нашата екскурзия малко по-напред по линията, в първите часове на нощта или малко преди изгрев или ще в точката, от която скочи, около 12 часа без 13 минути, но аз не знайно как няма да съм осведомен за връщането му поради загадъчно последствие от парадокса на времевото изместване, което не държи извън цялата система. Не знаех. И не исках да знам. Исках само Конрад Зауерабенд да бъде открит и пратен на полагащото му се място във времето, преди патрулът да надуши какво се мъти и да ме разпедуши. Дори не помислих за сън. Прегърлих се окаяно в един ъгъл на леглото, но ставах от време на време да отгледам хората си. Семейство Гостаман спеше. И семейство Хадин спеше. Палмира, Билбой ми спи стил също спяха. В два и половина сутринта някой почука тихо на вратата. Хвърлих се натам и отворих с замах. Друджата ли отстоеше пред прага. Кой си ти? Попитах съдито. Същият, който беше тук преди. И който отиде да търси помощ. Няма още някой от нас в момента, нали? Не ми се вярва да има. Е. Излязох в коридора при него. Е, какво става? Той беше изцапан и небръснат. Нямаше ме цяла седмица. Ние търсихме къде ли не напред и назад по линията. Кои вие? Ами първо отидох при Метаксас в 1105 година, както ти предложи. Той е много загрижен за нас. Веднага възложи на всичките си слуги да проверяват дали някой, отговарящ на описанието на Бент, може да бъде намерен в 1105. Не е излишно. Струва си да опитат, съгласи се моят двойник. После ме пак сас скочи напред към текущото време и се обади на сам, който долетя от нью като доведе и Сидгуа Макоре. Ме пак сас предупреди Колетис, Гонтес, Тластирас, Папас. Всички куриери по византийския маршрут. Заради проблемите с едновременността не вдигаме под тревога у нези, които са с по-ранна отправна точка в текущото време от декември 2059, но пак събрахме мнозина. А сега? Тоест, от една седмица просто тъжуваме година по година на лоза за Уерабент, разпитваме на пазара, душим за следи. Занимавах се с това по 18-20 часа на денонощие. Същото правеха и останалите. Чудесно е, че са толкова верни приятели. Няма спор, кимнах. Но какъв е шансът да го намерим? Е, за сега смятаме, че не е напуснал Константинопол, макар че нищо не му пречи да се прехвърли напред по линията в 2059, да се изнесе в Виена или в Москва и пак да изчезне назад по линията. Можем само да упорстваме ако не се появи в Византия, ще проверим в турските векове, после в предвизантийските, чак тогава ще съобщим в текущото време на кариери по други маршрути да дебнат за него и. Раменете му се превиха, беше изтощен. Слушай, казах му, трябва да си починеш. Защо не се върнеш в 1105 и да се отпуснеш за няколко дни при Метаксас? Прехвърли се тук, щом се възстановиш, аз ще отида да търся. Така можем да се редуваме безкрайно. Нека тази нощ през 1204 ми е сборният пункт. Когато и да скачаш при мен, идвай в тази нощ, за да не се накъсва контактът помежду ни. Ако ще да търсим до края на двата си живота, но ще докараме за Уерабент при групата, преди да настъпи това утро. Правилно. Значи всичко е ясно. Почини си няколко дни във вилата и се върни тук половин час по-късно. И тогава аз ще те сменя. Ясно, кимна той излезе на улицата, за да скочи във времето. Отидох в стаята да подновя меланхоличното си дневне. В три часа сутринта жадно се появи отново. Изглеждаше нов човек, бръснат, изкъпан, облечен в други дрехи лючени очевидно на Максел усъня. Три дни отдих при Метаксас. Чудничко. Изглеждаш много добре. Дори твърде добре. Да не си се отбил за малко натискане с полушерия. Не ми е хумвало. Но и да бях отишъл при нея, какво от това? Ей, копеле, сега да не ме предупреждаваш да стоя на страна от нея? Нямаш никакво право да започнаха. Аз Аз съм ти, забрави ли? Не можеш да ревнуваш от себе си. Да, май не можеш. Ама че съм тъпанар. Аз съм още по-тъп, заяви Джадба. Трябваше да се видя с нея, щом без друго бях там. Да, но сега е мой ред. Ще участвам в търсенето, докато окапя, ще си почина във вилата и може би ще се позабавлявам с нашата възлюбена. Дано не си против. Честно си е, въздъхна той. Колкото е моя, толкова е и твоя. Точно така. Когато се погрижа във всичко, ще се върна тук. Да речем, в три и четвърт. Схващаш ли? Съгласувахме си графика и през 1105 година, за да избегнем съвпадения. Не исках да се озова там и да го заваря или още по-лошо, да отида преди изобщо да се е появявал. Излязох от приемницата и скочих назад по линията. В 1105 година намерих колесница и платих на кочияша да ме откара във вилата през един златен есенен ден. На стълбите пред входа ме посрещна ме такса с сморен поглед и на болачети ме по бузите. Ти кой си, Айлиба? аз сама. Бове мястото ми в странноприемницата през 1204. Как върви издирването? Стапано, призна ме таксас. Но не губи надежда. Ще бъдем с тебе до края. Влез да се видиш с някои стари приятели. 51. Казах им. Адски съжалявам, че ви въвляко в тази гадост. Мъжете, които уважавах най-много от всички на света, се усмихваха, подхилваха и отвръщаха. Стига бе, нищо особено. Те бяха опърпани и мръсни. Бяха се бъхтили усърдно и безплодно заради мен и им личеше. Искаше ми се да ги прегърна всички наведнъж. Черният самбо, Джеф Момеро с лицето като пластмасова маска, на коре с лукавите очи. Папас, Колетис, пластирас. Имаха си таблица, в която отбелязваха местата, където не бяха открили Конрад за уерамент. Много редове от таблицата вече бяха попълнени. Не се тревожи, Монко, успокои ме сам. Ще го издирим. Толкова съжалявам, че върди мен си прехосвате почивките. Това би могло да сполети всеки от нас, прекъсна ме сам. Ти не си виновен как тъй не съм виновен. Залера Бенте разчувъркал своя таймер зад гърботи, нали? Как би могъл да предотвратиш това? Сам се очиви. Трябва да ти помогнем да се измъкнеш. Не знаем кога същото може да се случи и на нас. Всички за един, изрече Мадисън Джефесън Монро. Един за всички. Да не се заблуждаваш, че си първият куриер избягал клиент, Обади се Сидгуа коре. Не бъда такъв празноглавец. Тези таймери могат да бъдат пренастроени от всеки, който разбира теорията на ефекта на Бенчли. Никой не ми е казвал. Защото не искат да се разчува. Само, че се случва. По 5-6 пъти годишно някой потегля на собствено пътешествие във времето зад гърба на кариера си. И как постъпват с кариера? промърморих аз. Ако времевият патрул научи уволняват го, навесено процеди го коре. А ние опитваме да си помагаме, преди да се е намесил патрулът. Гнусно занимание, но сме длъжни да го правим. Ако не се погрижиш за някого от своите, когато е загадил, кой, по дяволите, ще се погрижи за тебе? Пък така можем да се чувстваме герой, добави сам прегледах таблицата. Те бяха претърсили почти навсякъде в ранната епоха на Византия, от Константин до Втория Теодосий, не по-малко внимателно бяха проверили и в последните два века на империята. Столетията по средата до сега имаше само набези тук-там. Сам, Глона Коре и Момеро се бяха върнали за отдих. Колетис, Пластира си папа се готвиха да потеглят за ново търсене и обсъждаха стратегията. Всички продължаваха да се държат много мило с мен, докато умувахме как да спиваме за уерамент. Душата ми се изгряваше от сантиментална привързаност към тези хора. Моите другари беда. Моите съратници. Моите колеги. Времевите мускетари дори дръпна в кратка реч колко съм им признателен за подкрепата. Те май се смутиха и пак ме увериха, че всичко просто опирало до златното правило на колегиалността. Вратата се отвори и прашна фигура се затътри вътре, имаше твърде чужди за епохата черни очила на носа си. Наджи Даджани, моя наставник, изгледаме кисело, страшно се скресло и размаха ръка нетърпеливо с надеждата някой да му поднесе вино. Колети му връчи голяма чаша. Гажани първо изля малко в шепата си и почисти очилата. После изгълка остатъка. Мистер Гажани. Възкликнах. Не знаех, че са повикали и вас. Искам да ви благодаря, че ми помагате. Тък стапаняк, тихо не прекъсна той. Как допуснах да станеш куриер? 52. Даже ми се връщаше от неуспешно търсене в града от 630 до 650 година. Беше уморен и раздравнителен, очевидно никак не му допадаше да си прехосва свободното време, за да издирва турист, избягал от друг куриер. Той угаси набързо сантименталното огънче в душата ми. Опитах се да натрапя и на него благодарствената реч, но даже ни подхвърли явително. Вържи подмазването. Прави го, защото ще ми излезе лошо име като инструктор, ако патрулът научи, що за човекоподобно съм позволил да вилнее като куриер. Пазя собствената си кожа. Настъпи неприятно мълчание с пристъпене от крак на крак и прокашляне. За мен е много обезсвечаващо да чуя това, смънках аз. Хлопе не го оставяй да те смачка, намеси се го коре. Казах ти, на всеки колие може да се падне турист, който ще разбази ката и ме разни. Изобщо не говоря за изчезването на туриста, сопна се Даджани. А за факта, че този идиот е успял да се удвои, докато се е мъчил да заличи грешката си, той си изплакна гърлото с още вино. За първото му прощавам, но не и за второто. Отвояването си е грозна история, призна Буанакоре. Сериозен проблем, кимна Колетис. Лоша карма, въздъхна сам. Хич не знам как ще прикрием това. Не мога да си спомня подобен случай, заяви папас. Голямо оплескване в сметките, отбеляза Ластирас. Слушайте, казах им, удвояването стана случайно. Толкова се увлякох от желание да хвана на време за Уерабент, че не отделих време да обмисля последствията. Разбираме, слънка сам. Естествено е човек да бърка под напрежение, добави Джеф Монро. На всеки би могло да се случи, успокои ме го Макоре. Жалко. Много жалко, изсунтя папас. Започнах да се чувствам не член на задружно братство, а по-скоро достоен единствено за съжаление слабоумен племенник, който все оставя смърдливи лакнички след себе си, където и да стъпи. Чичовците на идиотчето се опитваха този път да почистят особено противна цапаница и да го залъгват през това време, за да не разхвърли още повече буклук що му съзнах какво е истинското отношение на тези мъже към мен, дощя ми се да повикам времения патрул, да призная времените си престъпления и сам да се примоля за величаването си. Душата ми се спаружи. Аз, който се чуках с императрици, съблазнявах пазени благороднички, беседвах с императори. Аз, последният дука, крачещ из хилядолетията, надареният куриер, подръжаващ на Метаксас. Аз бях за тези ветерани само ходеща купчина лайна. 53. Метаксас не бе отварял уста през последните 15 на минути, но сега каза. Ако тези, които тръгват, са готови, ще заповядам да приготвят колесница и да ви откарат в града. Колет извъртя глава. Още не сме си разпределили периодите, но ще се оговорим за минутка. Посъветвахме се набързо над таблицата. Решихме, че Колетис ще поеме периода 700-725 година, Пластирас 1150-1175 година, аз ще тършувам в 725-745 година. Папа бе донесъл скафандър и щеше да огледа времето на епидемията през 745-747 година, в случай, че Зауерабент се е натресъл случайно в този забранен период. Изненадах се, че при очевидното и лошо мнение за мен те ми позволиха да скоча самостоятелно. Сигурно си казваха, че вече няма как да причиня още по-големи неприятности. Потеглихме към града с една от колесниците на Метаксас. Всеки от нас носеше малък, но забележително точен портрет на Конрад Зауерабент, нарисуван на лакирана дъщица от византийски художник, когато Метаксас бе наел. Художникът покрисувал по холосминка. Питах се какво ли си е помислил. Щом пристигнахме в самия град, ние се разпръснахме и един по един се прехвърлихме в периодите, където щяхме да търсим. Аз скочих назад по линията в 725 година и чак тогава осъзнах каква шедичка си бяха направили с мен. Иконоборството тък му се развихреше, император лъв Трето Римско бе заклеймил наскоро поклонението пред нарисувани образи. По това време почти всички византийци бяха страстни почитатели на иконите и Лъв се бе захванал да премахне това идолопоклонство. Отначало само проповядваше срещу иконите, после унищожи образа на Христос в параклиса пред големия дворец. Нататък стана още по-зле, започнаха гонения и срещу образите, и срещу създателите им, а синът на Лъв издаде прокламация, да бъдат отхвърлени, премахнати от църквата Христова и прокълнати всички подобия, изработени от какъвто и да било материал чрез злото изкуство на живописта. И тъкмо в такива времена аз трябваше да обикалям из града с малко изображение на Конрад Зауерабент в ръката си и да разпитвам хората. Виждали ли сте този човек някъде? Портретчето не приличаше много на икона. Който и да го погледнеше, не би могъл да бърка Зауерабент с светец. Въпреки това често си имах разправи. Виждали ли сте този човек някъде? Сито си показвах рисунката. На пазара. В баните. На стъпалата пред Света София. Пред големия дворец. На хиподрума. На ежегодното раздаване на хляб и риба за бедните на 11 май, годишнината от основаването на града. Търся човека, чието портрет нося. В половината случай дори не успявах да им покажа портрета както трябва. Виждаха пред себе си мъж, който вади кома изпод туниката си и обръщаха гръб с крясъци. Все, почитащо иконите, идолопоклонник. Но това не е. Аз само търся. Не бива да смятате тази рисунка за. Моля ви, върнете се. Бутаха ме, блъскаха ме, плюнаха ме. Заплашваха ме императорски стражници, гледаха ме на криво свещеници и коноборци. Няколко пъти ме поканиха на тайни сбирки на иконолюбци. Не получих сведения за Конрад Зауерабент. Но въпреки трудностите все се намираха хора, които се взираха в рисунката. Никой от тях не бе виждал Зауерабент, но неколци напомнеха, че са вървали подобен човек. Загубих два дена да проследявам един от тези подобни и установих, че няма никаква прилика но аз продължавах да скачам от година в година. Спотайвах се около туристически групи, а ми козал Ерабент също предпочиташе да се навърта около хора от своето време. Нищо. Никаква следа. Накрая, с подмити пети и останал без надежда, аз се върнах в 1105 година. Във вилата на Метакс аз намерих само папас, който изглеждаше още по-уморен и изцапан от мен. Безполезно е, оплаках му се. Няма да го открим, Все едно песен. Игла с копа с едно, подсказва той услужливо. 54. Заслужих кратка отмора, преди да се върна с онази дълга нощ през 1204 година, за да изпратя другото си аз тук и той да продължи нашето участие в търсенето. Изкъпах се, наспах се, натиснах се два-три пъти с рубина, миришеща на чесън, и потънах в мрачни размисли. Колетис се върна, не сполука. Пластирас се върна, не сполука. Те скочиха напред по линията, да свършат работата като куриери. Гонтес, Хершел и Меламет отделиха време от почивката си, появиха се милата и веднага си поделиха периоди, в които да търсят за Уерабент. Колкото повече куриери ми предлагаха доброволно помощта си, толкова по-зле се чувствах. Реших да се утеша в прегрудката на полушария. Все пак бях в подходящата точка от времевия поток, а Джад му бе пропуснал шанса си да я види, защото как да не отида. Нали с нея имахме някаква оговорка след унази върховна нощ, полушерия ми бе казала, ще се срещнем пак след два дена, нали? Ще уредя всичко. Но колко дни бяха минали от тогава в 1105 година? Пресметнах, че са отлетели поне две седмици, ако не и три. Трябваше да ми прати вест при Метаксас, за да знам къде и кога ще бъде втората ми среща. А унисен в брижите си около Зауерабент, аз бях забравил, разтичах се вилата, разпитах всички слуги и иконома на метак създали някой от града и изпращал съобщение за мен. Не, отговаряха. Няма вести за вас. Помислете пак, очаквам важно съобщение от двореца на Дука. От Пулхерия Дука. От кого? Пулхерия Дука. Няма вести за вас, господаря. Надивих се с най-хубавите си дрехи и се понесох с чаткане на копита към Константинопол. дали бих дръзнал да отида в двореца Неканен. Дръзнах. Нали се представях за недодяван провинциалист, щяха да ми простят липсата на добри обноски. Ударих към банката пред портата на двореца и излезе стар комяр, същият, който ме заведе в старичката унази нощ, когато полушария ми се отдаде. Усмихнах му се дружелюбно, но погледът му остана равнодушен. Рекох си, че ме е въбравил. Поднасям почитанията си на господаря Лъв и господарката полушария. Ще бъдеш ли тъй любезен да им предадеш, че Георгиос Маркезини се дошъл да ги посети? Почитанията си на господаря Лъв и господарката. Запъна се конярът. Полушария, натъртих аз. Познават ме. Аз съм братовчет на тени стокни и сме пак с. аз се почувствах още по-глупаво, че изтъквам потеклото си пред някакъв комяр и наредих тръснато. Я ми доведи иконома. Комярът се шмугна вътре. След дълго чакане мъж величан вид, облякал византийския еквивалент на ливрея, излезе и ме огледа изпитателно какво желаете? Поднасям почитанията си на господаря Лъв и господарката Пулхерия. Ще бъдеш ли тъй любезен да им предадеш? Господарката коя? Господарката Пулхерия, съпругата е на Лъвдука. Аз съм Георгиос Маркезинис от Епир, братовчет на Тенистотли и Сметакса си само преди няколко седмици присъствах на името на съпругата на Лъвдука, Прекъснаме икономът с смразяващ глас. Евпрепия. Евпрепия ли? Евпрепия дука, господарката на този дом. Човече, какво искаш от нас? Ако си дошъл пиян посред бял ден да досаждаш на господаря лъв, аз ще те. Чакай, примолих се. Евпрепия. Значи не е полчерия. Златен византин се появи брязкаво в ръката ми и прехвръкна върху подложената длан на економа. Не съм пиян и за мен това е важно. Кога лъв се ожени за тази? Е в препия. Преди 4 години. Преди. 4 години. Невъзможно. Преди 5 години той се ожени за полухерия, която. Грешите. Господарят е се женил само веднъж, Лев препия Макрен Боритиса, майката на неговия син Василий и на неговата дъщеря Зоя. Ръката се протегна към мен и аз пуснах още един византин в шепата му. Мърморих майен. Най-големият му син е Никетас, който още не е роден, и изобщо не би трябвало да има син на име Василий. За Бога, ти надиграваш ли ме? Въклевам се пред Христос Пантократорс, че и с една дума не съм се отклонил от истината, звучно изречен кономът. Бръкнах в кесията в още византини и избълвах отчаяно. Дали е възможно господарката е в препия да ме приеме? Би могло да се уреди, да. Но тя не е тук в момента. От три месеца е в двореца на Рудадолка на брега в Трапезунт, където очаква раждането на следващото си дете. От три месеца. Значи тук не е имало вечерно увеселение преди няколко седмици. Не е имало, господине. И император Алексий не е идвал тук. Нито Темис спахли с Метаксас, нито Георгиос Маркевин и Сотепир, нито. Никой от изброените не е идвал, господине. Мога ли да ви помогна с още нещо? ми се вярва, изпъшках и се отдалечих от портата с походката на човек, върху когото боговете са стоварили цялата сила на гнева си. 55. Бродих печално на юго-исток по край Златния рог, докато не навлязох в лабиринта от дюкянчета, пазарчета и кръчми на мястото, където много по-късно щеше да се намира мостът Галата и където днес също има лабиринт от дюкянчета, пазарчета и кръчми. По тези тесни, преплитащи се, хаотично разкривени улички аз се олюлявах безцелно като зомби. Нито виждах, нито мислех. Само правих поредната крачка, докато в ранния следобед късметът отново не стисна за топките. Вътътък се наслуки в една кръчма, двоетажна постройка от него небоядиса на дървения. Неколци на търговци си допиваха обедното вино. Тръщнах се тежко до разкривена и клатушка, що се се изяпнах в стената, умислен в препия, временната съпруга на лъвдука. Хубавичка и разтропана кръчмарка изникна пред мен и попита. Да донеса ли вино? Да колкото може по-силно. Агнешко печено. Благодаря, но не съм гладен. Агнешкото ми е много вкусно. Не съм гладен, повторих. Вторачих се мрачно в глезените. Чудесно оформени глезени. Вдигнах поглед към подбедриците, после към краката, които се скриваха под простичката ленена дреса. Тя се отдалечи и след малко ми донесе кана вино. Когато я слагаше пред мен, грехата й се поразтвори отпред и аз надникнах към двете бледи, сочни гърди с розови зърна, които се поклащаха под плата. И най-сетне я погледнах в лицето. Тя беше като близначка на полхерия. Същите тъмни палави очи. Същата безопречна, леко мургава кожа. Същите пълни устни и прав нос. Същата възраст, около 17. Разликите между това момиче и моята полухерия бяха в облеклото, позата и е изражението. Това момиче носеше груба ефтина дреха, липсваше и аристократичната елегантност на полухерия. Забелязах и нацупеното недоволство, сякаш животът ти беше незаслужено тежък и тя се вбесяваше от това. За малко да те помисля за полухерия. Промогморих аз. Тя се изсмя остро. Какви глупости говориш? Момиче, което познавам, много си приличате. Името е Полхерия. Ти побъркан ли си, или само къркан? Аз съм Полхерия. Игличките ти не ми харесват, страннико. Ти си. Полхерия. Ами да. Полхерия. Дука. Тя се разкикоти в лицето ми. Дука, а? Сега знам, че си луд. Пулхерия Фотис, жена на кръчмара Ираклис Фотис. Пулхерия. Фотис. Повтарях безчувствено. Пулхерия. Фотис, жена. На. Ираклис. Фотис. Тя се наведе към мен и за втори път ми показа чудните си гъди. Надменната грубост се изпари, тя се тревожеше за нещо. Заговори тихо. Подрехите ти виждам, че си важен човек. Какво търсиш тук? Ираклис да не е направил нещо лошо. Тук съм само да пия вино. Но я ми кажи нещо, ти ли си полхерия от Андабопанятес. Тя се втрещи. И това ли знаеш? Вярно ли е? Да, призна моята любима полхерия и се свлече до мен на скамейката. Но вече не съм Бопа Бопанятес. От пет години. Откакто Ираклис. Е. Мръсникът Ираклис. Е откакто той. Сяда си тя взе моята чаша и я надигна. Кой си ти, страннико? Георгиос Маркевилис Лопепир. Името не означаваше нищо за нея. Братовчетната ми стохли и сметък сас, добавих аз. Тя се облещи. Познах, че ти си важен човек. Знаех. И какво искаш от мен? Другите в кръчмата взеха да се озъртат към нас и аз попитах. Не може ли да поговорим някъде на спокойствие? Погледът ти стана хладно пресметлив. Ей, седичка, каза ми и излезе пред кръчмата. Чух я да вика някого с все сила като проста жена на рибар, след малко влезе момиче на около 15 години с лъфани дрехи. Ана, и нещата тук, заръча ушария. Аз имам друга работа. Обърна се към мен и подкани, можем да се качим горе. Вкараме в стая на втория етаж и старателно залости вратата. Мъжът ми отиде в галата да купи месо и ще се забави още 2-3 часа. Докато гнусното прасе го няма, не съм против да припечеля някой друг византин от хубав странник. Дрехата е падна на пода и тя остана в великолепната си голота пред мен. Усмихваше се предизвикателно, тази усмивка ми говореше, че е съхранила същността си, каквото и опетняващо падение да й бяха навлекли другите. Очите й блеснаха с съблазнителен план. Стоях зашеметен пред тези високи хубави гъди, чието веднъж тръкнаха пред очите ми, пред стегнатия плосък корен с тъмният ъгълник под него, предздравите мускули стинаха и протегнатите към мен, зовящи ръце. След миг тя се просна по на нера, сви колене и разтвори кръка. Два мизантина. Предложи ми цената си. Пушерия, преобразена в кръчмайска проститутка. Моята богиня, моята възлюбена. Защо се чудиш? Подкани ме тя. Хайде, яга и отгоре, да сложим още един чист ровен от лъстото ксамираклис. Какво ти става? Да не ме смяташ за гробница? Пулшария. Обичам те, пулшария. Тя се закиска пискливо от удоволствие и размаха петите си насреща ми. А мила при мен. Ти беше съпруга на Лъвдука, мънках аз. Живееше в мраморен дворец, Носеше куприна и излизаше в града само с бителна придружителка. Императорът беше на твоя прием, а преди утрото ти дойде при мен и ми се отдаде, и всичко беше сън, полушария. Сън, нали? Луци, установи тя. Но си хубав лут и искам да те имам между краката си, искам и твоите два византина. Ела насам. Срамежлив ли си? Сложи си ръката тук да усетиш как се сгорещява по Аз се бях вдъбил от желание, но знаех, че не мога да я докосна. Не и е тази полушария, груба, безсрамна, похотлива мръсница, това прекрасно създание, което се извиваше примамливо на нея. Извадих кесията си и изсипах златните византини върху нейната голота полушария писма изумена, седна рязко и започна да шари с ръце, за да събере парите. Гърдите й се люшкаха, очите светнаха. Аз побягнах. 56. Във вилата намерихме такса си го попитах. Как се казва жената на Лърдука? Полушария. Кога я видя за последен път? Преди три седмици, когато отидохме на онова увеселение. Не, от всяко хас. Ти си жертва на времево изместване също като мен. Лъвдука е женен за някоя си е в препия и има две деца от нея, скоро ще се роди и третото. А по мушерия е жена на кръчмар на име Иракли Сфотис. Ти съвсем ли изкупа? Осведоми се ме пак с аз. Миналото е било променено, не знам как се е случило, но промяна има, и то му при моите прародители, разбери. Пушария вече не е моя пра-пра-пра-баба и само Господ знае дали още съществувам. Ако не съм потомък на Лъвдука и Пушария, чий потомък съм тогава? И? Кога научи всичко това? Преди малко. Отидох да потърся Пушария и... За Бога, ме пак сос. Какво да правя? Може би има някаква грешка, спокойно отвърна той. Няма. Попитай собствените си слуги. Те не са подложени на времево изместване. Попитай ги дали някога са чували за Пумшерия Дука. Не са чували. Попитай ги как е името на съпругата на дука. Или отиди в града и се увери сам. Имало е промяна в миналото, не виждаш ли, и всичко е друго за Бога, Метаксос. Той спи пръсти в китките ми и каза много благо. Джуд, обясни ми всичко от самото начало. Нямах време за обяснения. Тък му тогава огромният чернокош сам се втурна в приемната в диви вътре. Намерихме го. Дяволите да ни вземат, намерихме го. Кого? Попитаме таксас. Кого? Изрекох в същия миг. Кого ли? А според вас кого намерихме? Зауерабент. Самия Конрад Зауерабент? Него. Краката ми се подкосиха от облегчение. Къде? Кога? Как? Ами тук, в 1105 година. Тази сутрин Меламет и аз отидохме на пазара, ей така, да поразпитаме, показвахме и портрета. И да видиш ти, някакъв продавач на свински крачета го позна. Валера бен живее в Константинопол от 5-6 години, има си кръчма близо до брега. Познават го под името Ираклий Сотис. Не. Изрева. Не, млесно небеско изчадие, не, не, не, не е вярно. Връхлетях сам в сляпа ярост. И мълците ми се забиха в корема му и го запратиха към стената. Той не изгледа странно, успя да вдиша, ме и ме пусна от високо на пода. Пак ме вдигна и пак ме пусна. Вдигна ме и трети път, но не так сам го накара да не остави да стъпа. Сам каза кротко. Истина е, че съм мръсно небеско изчадие, но необходимо ли беше да твърдиш това на всеослушание? Някой да даде вино на момчето, намеси се Метаксас според мен не е на себе си. Овладях се някак. Сам, не исках да те обиждам, но е абсолютно немислимо Конрад Зауерабенд да живее тук под името Ираклис Фотис. Че защо? Защото. Защото. Видях го с очите си, подхвана сам. Пихвино в кръчмата му само преди 5 часа. Той е без, затлъстял, червендалист и пие на воля с клиентите си. Има си и малка византийка въженичка, страхотна мацка, на 16, най-много на 17. Клати си циците пред клиентите и се хващам на вас, че им пуска срещу парици в някоя задна столичка. Добре, признах с глас на мъртвец. Печелиш. Името на жена му е полхария. Ме пак сас се задави. Не съм питал за името й, призна сам. Тя е на 17 години и произхожда от рода Ботаниатес, един от видните византийски родове. Само Буда знае как се е омъжила за Ираклис Фотис, т.е. Ваконарак за Уеробент. А миналото е било променено. Сам, защото до преди броени седмици според моето текущо време тя беше съпруга на Лъвдука и живееше в неговия дворец близо до императорския. Освен това започнах любовна връзка с нея, а и преди промяната тя му бяха мои прародители. Както изглежда, имаме си работа минус, но смърдливо съвпадение, чието подробности не мога да проумея. Само че е вероятно вече да не съществувам, няма индивид на име по Дука. Сега, ако не възразявате, ще отида в някое самотено кътче и ще си прережа гърлото това не се случва, промърмори сам. Всичко това е някакъв кошмар. 57. Не беше кошмар, разбира се, а истина като всяко друго събитие в нашия променлив космос. Тримата изпихме още много вино, а сам добави още подробности разпитал съседите в квартала за Далераментфот и си му казали, че човекът се появил загадъчно от друга област на империята през 1099 година. Честите посетители на кръчмата не го харесвали, но идвали да си изплакнат очите с хубостта на жена му. Новина подозирали, че е въбъркан в нещо незаконно. Той се извини, че трябвало да отиде в галата на покупки. Колет и слабача трудно след него и откри, че не е отишъл да купува нищо за кръчмата. Влязъл в някакъв склад и изчезнал. и се промъкнал по му и не го намерил никъде. Предположил, че нашият човек е скочил във времето. След половин час Фотис се появил отново и се върнал с лодка в Константинопол. Времево престъпление, подсказа Метаксос захванал се с контрабанда. И аз си мисля същото, съгласи се сам. Направил е началото на 12 ти ведба за въдалаверите си под фалшивата самоличност, фоти си принася ценни предмети или златни монети, или нещо подобно в текущото време. Но как се е оженил за момичето? Поклати глава таксас, Сам вдигна рамене. Това още не е ясно но след като го издирихме, ще го проследим назад по линията, докато не установим в коя точка се е появил. И ще знаем точно какво ги е вършил. Аз изохках. Как ще успеем да възстановим нормалната последователност на събитията? Трябва да определим точния момент, започнаме такса, в който се е прехвърлил от твоята екскурзия ще даднем там, ще го хванем, щом се появи, ще му отнемем онзи приправен таймер и ще го върнем в 1204 година. Така го измъкваме от нарушения времеви поток и го натикваме обратно в твоята екскурдия, където му е мястото. Като те слушам, много е просто, но не е, възразих аз. Ами всички промени в миналото петте години като мъж на Ботан Ботаниатес. Величени събития, напомни сам. Щом отмъкнем за Уерабент от 1099 или когато точно се е натрапил там и го върнем в 1204 година, женитбата му с пулсария изчезва автоматично, нали? Времевият поток се връща в първоначалното си състояние и тя се омъжва за когото трябва. Лъвдука моят прародител. Да, за Лъвдука, продължи сам. И за всички във Византия целият този период с Ираклий Сфотис изобщо няма да се е случвал. За него ще знаем само ние, защото сме подложени на времево изместване. А какво ще стане с предметите, които за Уерабен те принасял нелегално в текущото време? Няма да ги има там, успокоиме сам изобщо няма да са били пренасени, и неговите съучастници в текущото време няма да имат спомени, че са ги купували. Структурата на времето ще бъде възстановена и патрулът няма да научи. Пропускаш една дреболия, казах аз. Коя? По край цялата тази дандания породих допълнителен джотелинът. Той къде ще се дене? Господи, умърлуши се сам съвсем забравих за него. 58. давната чах из 1105 година и прецених, че е време да се върна в 1204 година, за да научи и другото място какво става. Скочих напред по линията и влязох в странноприемницата в 3 и четвърт в все същата проточила се нощ, когато Конрад Зауерабент изчегна от 1204. Другият джоб се беше отпуснато на леглото и разглеждаше градите на тавана. Е, как върви? Попита той. Пълна катастрофа. Излез в коридора с мен. Но какво има? Дръж се да не паднеш. Най-после издирихме Уерабент. той е скочил в 1999 година и се прикрил като кръчмар. Година по-късно се оженил в Пулсерия. Видях как моето алтере върхна изведнъж. Миналото е променено, продължих аз. Лъвдука се е оженил за друга, е в трепия някоя си, и има две деца от нея, чакат и трето. Пулхерия обслужва гостите в кръчмата. Видях я там. Тя не знаеше кой съм, но предложи да се изчукаме за два византина. Зауерабент принася контрабандно антики напред по линията й. Не продължавай, спряме втория джет. Не искам да слушам повече. Не съм ти казал най-хубавата част. И хубава ли има? Хубавото е, че ще величим всичко това. Сам, са си ти ще проследите за уерамент назад от 1105 до мига на появата му през 1099 и ще го прехвърлите обратно в тази нощ така ще величите целия му престой там. А с нас какво ще стане? И това обсъждахме, отвърнах уклончиво. Не сме сигурни как е най-добре. Очевидно и двамата сме защитени от парадокса на времевото изместване, за това ще продължим да съществуваме и след като върнем за Уерабент в правилния времеви поток. Но откъде се взехме ние? Няма създаване на нещо от нищо, съхранението на масата ни. Единият от нас беше тук през цялото време, напомних му. По-точно аз бях тук през цялото време. Причиних твоята поява като скочих 56 секунди в твоя времеви поток. Пълни глупости, заяви той. Аз пък си бях в онзи времеви поток и вършех каквото ми се полагаше. Ти изскочи от нищото. Так му ти, пич, си проклетият парадокс. Аз пък съм живял 56 секунди повече от тебе по абсолютната скала. Следователно трябва да съм възникнал преди тебе. И двамата сме възникнали в един и същ миг на 11 октомври 2035 година, сопна ми се той. Фактът, че времевите милини се усукаха заради мудното ти мислене, изобщо не показва кой от нас е по-действителен от другия. Въпросът не е кой е истинският джателият, а как ще продължим занапред, без да се препъваме един в друг. Ще се наложи да спазваме много точен график, казах аз. Единият от нас ще работи като куриер, докато другият се крие назад по линията. Никога не бива да се засичаме в едно и също време и напред, и назад по линията. Но как да? Аз го измислих, прекъснаме втория джът. Ще си създадем текущо време и в 1105 година като не но в разлика от него ще бъдем там постоянно. Винаги ще има някой от нас в началото на 12 век под името Георгиос Маркезинис, ще живеем във вилата на Метаксас другият ще работи като куриер. А почивката му никога няма да е в 1105 година. Правилно. Когато извърти пълен цикъл, отива във вилата и поема самоличността на Маркевилис, а първият се прехвърля напред по линията и отива да води следващите туристи. И ако винаги си съгласуваме графика, няма начин патрулът да научи за нас. Гениално! онзи, който живее като Маркевинис, завърших аз, може да поддържа връзката с полушерия и тя никога няма да се усети, че се редуваме при нея. Подледнах часовника. Ти иди в 1105 и помогни на сами Метаксас. После ще скочиш тук в три и половина сутринта. Добре, каза той и излезе. 59. Върна се точно според договорката, крайно отвратен, и започна. Всичките чакаме на 9 август 1100 година при крепостната страна от към сушата в Лохена, стотина метра вясно от първата порта. Какво сте намислили? Върви да видиш с очите си. Повръща ми се само като помисля за това. Иди, направи необходимото и това гадно безумие ще свърши най-сетне. Хайде, скача и ела при нас сам. В кой час от деня? Той поменува. Двайсетина минути след пладне. Излязох от странноприемницата, отидох при стената, настроих внимателно таймера си и изкочих. Мигновеният преход от нощния мрак към ярката светлина по обяд ме заслепи за малко. Когато примигването ми спря, озовах се пред мрачната талица сам, ме пак са си джъдма. Господи! Не ми казвайте, че извършихме още едно отвояване. Този път е само парадоксът на времевото натрупване, каза другото място. Нищо сериозно. Главата ми беше прекалено мътна, въдълнувам дали е прав. Но що и двамата сме тук, кой надлежда нашите туристи в 1204? Идиот, освирепял той, мисли в четири измерения. Как е възможно да си толкова тъп, щом сме еднакви? Виж какво, аз скочих тук от една точка през унази нощ, 1204, а ти скочи от друга точка, отделена от първата с 15 минути. Когато се връщаме, всеки ще се отиде в своята точка от поредността. Аз трябва да бъда там в три и половина, а ти не бива да се появяваш до 4 без четвърт, което не означава, че и двамата не сме тук в момента. Или че всички онези други наши аз не са тук. Огледах се и видях поне пет групички метак сао самас, пръснати в широка дъга край стената. Очевидно бяха наблюдавали бдително тази времева точка чрез чести къси скокове, за да проследяват събитията, и парадоксът на натрупването ги умножаваше. Дори да е така, смънках замаян, все ми изглежда, че не си представям правилно линейната последователност на майната и на линейната последователност. Изръмжа ми другия джът. Няма ли да погледнеш натам? От другата страна на портата? Той посочи. Аз погледнах. Видях жена с прошарена коса, облечена съвсем обикновено разпознах в нея малко по-млада версия на жената, която придържи полхери Дука в магазинчето за подправки в онзи ден, толкова отдавна шен за мен, пет години напред по линията, в 1105. придружителката се подпираше на стената и се кискаше. Очите й бяха затворени. Близо до нея имаше момиче на около 12 години, което можеше да бъде само по-младата полхерия. Нямаше как да я сбърка човек. Чертите още бяха по-детски неоформени и гърдите й представляваха едва забележими издотини под туниката, но зачатъкът на красотата и личеше. А до момичето беше Конрад Зауерамент, облечен като не особено заможен византиец. Той лукаше нещо на ушенцето поклащаше пред лицето и гребна джунджурийка от 21 век, жироскопичен медальон или нещо подобно. Другата му рука шареше под туниката и очевидно се прокрадваше между бедрата й. Полушария се мръщеше и все пак не помръдваше, за да махне ръката от слабините си. Изглеждаше някак неуверена какво и прави за Уерабент, затова пък напълно прехласната по играчката той е в Константинопол от почти година, каза Метаксас, и честичко прескачаше до 2059, за да остави за продажба ценни антики. Идваше всеки ден при стената, за да гледа момичето и придружителката му, които се разхождаха тук. Момичето е по серия Ботаниатес, а и е там наблизо е родовият дворец на Ботаниатес. Преди половин час галерамен плюш на придружителката в грънчилка и тя е яко друсена от тогава. Той седна при момичето и се зае да я омайва. Много го бива с момиченцата. Това му е хобито, процедих аз. Гледай какво ще стане сега, заръчаме таксас. Галерабен и полушерия станаха и тръгнаха към портата. Ние се отдръпнахме в сентите, за да не ми забележат. Понечето ми парадоксални двойници бяха изчезнали, явно скачаха към други позиции по линията, за да наблюдават. А ние гледахме как дебелакът и очарователното момиче излизат безближно през портата към необработените ливади до самия брат. Понечих да тръгна след тях. Чакай, спряме сам. Виждаш ли кой идва? Това е Андроник, по-големият брат на Пулхерия. Младежът, може би 18 годишен, вървеше към нас. Изведнъж се закова на място, вторачен невярващо в хилещата се придружителка. Видяхме го да се втурва към нея, да я разтърсва, да я изправи на сила. Жената пак се плесна по гръб, напълно безпомощна. Къде е Пунхерия? Тревеше той. Къде е? Придружителката се смееше отчаян, младият те си стича на безлюдната, напечена от слънцето улица, крещеше името на девствената си сестра. Хукна през портата. Тръгваме след него, нареди ме таксос. Щом излязохме, зърнах наоколо още няколко групи наши дубликати. Андрони Ботания ботанията стърчеше насам натам. Аз чух момичешки смях, сякаш прозвуча от самата стена. Яндро В Стената имаше процеп като плитка пещера, започваща от земята. Хукна на там. И ние се завтекохме, блъскахме се в тълпа, състояща се само от дубликати. Май бяхме 15, по 5 и за всеки от нас. Андромик нахълта в процепа и нададе страшен вой. Миг по-късно аз надзърнах. Голата пулхерия, Туниката е безсмъртната до глезените, стоеше в класическата поза на свенливостта, закрила с едната си рука на пътващите гъди, разперила пръстите на другата върху слабините си. До нея беше залерабен с дърпани дрехи. Стърчащият му член беше в напълно работно състояние. Май му наместваше по-удобно момичето, когато го прекъснахме. Безчинство разкрещя се Андроник. Мръсотия. Съблазмяване на девица. Призовавам всички ви за свидетели. Вижте това чудовищно, скверно деяние. Хвана в ръцете за уерабент и сестра си и ги издърпа на открито. Бъдете свидетели. Викаше оглушително. Отдръпнахме се, преди за уерабен да ни е познал, макар че беше смъртно оплашен и нищо не виждаше. Горката пуншерия опитваше да се покрие с ръце цялата, на кълбо в краката на своя брат, но той я дърпаше нагоре безмилостно, за да я показва, и крещеше. Вижте малката уличница. Вижте я. Вижте, вижте. Отдалечихме се още малко. Идеше ми да повърна. Този гнал се на развратител на деца. Оголи издутия си червен пенис пред пулшерия. Въвлече я в такъв скандал. Андромник извади меча си от ножницата, тъй като че се мъчеше да обмени полуферия и залерабент едновременно. Струпалите се запачи му попречиха, събориха го на земята и взеха оръжието. Ужасена от срамната си голота пред такава тълпа, полуферия докопа и кинжал, за да се промиже, но и я възпряха на време. Голяма бъркотия. Метоксас заговори невъзмутимо. Преди да дойдеш, ние проследихме събитията нататък, после се върнахме да те чакаме. Момичето беше сгодено за лъвдука, но естествено беше немислимо той да се ожени за нея, след като половината жители на града я бяха видали го в такова положение. вече я смятаха за умесена, макар че за Уерабент нямаше време да я обезчести. Годежът беше развален. Нейното семейство стовари вината върху нея, че се оставила за Уерабенд да я ума и да я съблече, за това я прогони. А на Зауерабенд предложиха избор да се ожени за момичето, което опозори, или да понесе обичайното наказание. Тоест, да бъде скупен. Така под името Иракли и Сфот и Стой се ожени за нея, като промени историята прие до толкова, че да те лиши от твоето истинско родословно дърво. И сега ще поправим това. Не аз, отказа Джърно. Не издържам. Връщам се в 1204 година. Трябва да бъда там в три и половина, за да кажа на този тип да дойде тук и да гледа представлението. Но, запънах се аз. Вържете разплитането на парадокси, намеси се сам. Имаме работа. Ела да ме смениш в 4 без четвърт, нали? каза джъдно и скочи. Не так Метаксос, сам и аз уеднаквихме настройките на таймерите си. Отиваме точно един час назад по линията, обяви Метаксас, да приключим тази комедия. И ние скочихме. 60. С строга точност и огромно облегчение ние приключихме комедията. Ето така прехвърлихме се точно по пладне в този горещ летен ден на 1100 година и заехме позиции до стената на Константинопол. И зачакахме, като упорито пренебрегвахме другите си веси, които се мяркаха за малко в нашата точка със свои задачи в бедненето. Хубавото момиче и бдителната придружителка се показаха пред погледите ми. Сърцето ме заболя от обич към толкова младата полушария, заболяха ме и други части на тялото от желание към полушария, в която щеше да се превърне това момиче полушария, която познавах. Хубавото момиче и непредпазливата придружителка ми подминаха една до друга. Появи се Конрад Залмерабент, Ираклис Фотис. Взря се в момичето и жената. Потупа се по издутото Шкинбе. Извади къса малка брънчилка и промери хобопчето й. Ухилен в предвкусване на удоволствието, той пристъпи напред с намерението да притисне брънчилката към ръката на придружителката, за да я прати да се рее щастлива около час и да се докопа безпрепятствено до момичето. так са скинна на Сам Сам кинна на мен. Доближихме за Лерабент по диагонал. Сега, изтречени метак с синия се развихрихме. Огромният сам се метна и обви в дясната си ръка гърлото на Ме Метак са в че чиявата му китка изви цялата му ръка назад, далече от сензорите на таймера, с който би могъл да ми се изплъзне в миг. Едновременно с него аз хванах дясната ръка на Зауерабент, огънах я нагоре и го принудих да изтърве гръмчилката. Всичко това се случи за части от секундата и направи прави за напълно безпомощен. А придружителката побягна благоразумно с момичето, щом видя радигралата се недостойна сценка. Сам бръкна под дрехите на Залерабент и го лиши от приправения таймер. Чак тогава го пуснахме. Той явно бе помислил, че са му налетели разбойници, но не видя избрухтя стъписано две-три срички. Мислеше се за много хитър, нали? Казах му. Той погрухтя още малко. Бърникаше тайнера и избяга, реши да припечелиш като контрабандист. Продължих аз. Не ти се вярваше, че ще те заловим, а? Не му разказах за изтощителните седмици. Не му разказах и за времевите престъпления, които самите ние извършихме, за да го открием, парадоксите, разпръснати назад и напред по линията, ненужното удвояване. Не му разказах, че току-що отделихме 6 му години като вивантийски кръчмар в миниатюрна вселена, която от негова гледна точка не съществуваше в никакъв смисъл. Не му разказах и за поредицата от събития, която го направи съпруг на Пулхерия Ботанятес в онази откъсната вселена. Всичко това не се бе случило. Нямаше да съществува кръчмар на име Ираклис Фотис, който продава госби на византийците през 1100-1105 година. си извади резерви нормален таймер, който си носеше специално за този момент. Сложи го. Заповядай за Уерабент се подчини на Мусено. Аз му казах, Връщаме се в 1204 година, горе-долу в момента, в който ти отпраши. След това ще довършим екскурзията и ще скочим напред по линията в 2059 година. Господ да ти е на помощ, Валерамент, ако ми навлечеш нови неприятности. Няма да докладвам за твоите времеви престъпления, защото съм милостив човек, макар че неразрешен скок като твоя си е криминално деяние. Но подравниш ли ме с каквото и да е до мига, когато ще се отърва от тебе, ще те съсипя върви тази история. Ясно ли ти е? Той кинно още по-намръщено. Извих глава към сами Метаксас. Мога да се справя с това нататък. Благодаря ви за всичко. Нямам думи да ви кажа колко. Не се ли опитвай, не се стърпяме пак с и двамата скочиха напред по линията. Настроих новия таймер на Зауерабент Бенти своя. Да вървим. Скочихме в 1204 година. 61. В 4 часа без четвърт в тази твърде позната ми нощ, през 1204 година аз изкачих за пореден път стъпалата в странно приемницата, този път заедно с Долерамент. Джудма крачеше неспокойно зад вратата на стаята. Той грейна, когато ведна моя пленник. Залерамент явно се озадачи от удвоеното ми присъствие, но не посмя да каже нищо. Влизай, заповядах му. И не бъвикай проклетия таймер, иначе ще си изпатиш. Залерабен влезе, а аз казах на Джудбо. Кошмарът свърши. Сграбчихме го, взехме му таймера, сложихме му нормален и ето го тук. Цялата операция отне само някакви си 4 часа, ако не греша. И още не знайно колко седмици търчане напред-назад по линията. Вече няма значение. Върнахме го. Започваме от нулата. И сега сме двама, изтъкна джъдво. Ще измъдрим ли малкото си споразумение за редуването, ще го измъдрим. Единият от нас остава с тези смешници, завежда ги напред до 1453 година, както е по програма, и накрая ги прибира в 21 век. Другият отива във вилата на Метаксос. Искаш ли да хвърлим монета? Защо не? Той извади на Алексий първо римско от кесията си и ми предложи да го отгледам, за да няма съмнение. Всичко беше наред, на Авеса бе изобразена изправената фигура на Алексий, на ревеса Христос на трон. Решихме, че Алексий е Еви, а Исус – Тура. Подхвърлих монетата на високо, посрещнах Асопа копа на дланта си и шляпнах отгоре другата си длан. По усещането познах, че се падна Еви. Тур избра другия джет. Нямаш късмет, ами го. Показах му монетата. Той направи гримаса и си я взе. Остават ми 3-4 дни с тази екскурзия, нали? Казал Мило. После две седмици почивка, които не мога да прекарам в 1105 година. Това означава, че можеш да ме очакваш във вилата на Метаксас след 17 или 18 дни по абсолютната скала. Нещо подобно, потвърдих аз и през това време ти ще се кефиш като пощурял с полхерия. Естествено. Оправи я веднъж и от мен, промърмори той и влезе в стаята. Слязох долу, опрях врат на една колона и отделих половин час да си припомням всички скокове в тази побъркваща нощ, за да съм сигурен, че няма да се изтърся в 1105 година споредното времево изместване. Тък му сега не биваше да бъркам в сметките и да се появя в момент преди цялата дивотия с Зауерабент, за да не заваряме таксос, за когото историята все едно ще звучи на китайски. Направих си сметките. Скочих. И отново се добрах до прелестната вила. Всичко се бе уредило идеално. Метаксас ме прегърна ликуващо. Времевият поток отново е непокътнат, осведоми ме той. Върнах се от 1100 на година само преди 2 часа, но успях да проверя как е тук. Съпругата е на Лъвдука носи името по очария. Някакъв си ангел е съдържател на кръчмата, която Галерабент притежаваше. Никой не помни нищо. Ти си в безопасност. Не знам как да ти кажа колко съм. Пропусни тази част, ако може. Щом предпочиташ. Къде е сам? Напред по линията. Трябваше да се връща на работа. И аз ще направя същото. Моята почивка свърши и ми предстои екскурзия в средата на декември 2059 година. Така че ще отсъствам две седмици и ще бъда отново тук на. Той пресметна на ум, на 18 октомври 1105 година. Ами ти. Оставам тук до 22 октомври. До тогава ще изтече почивката на моето алтерего и той ще ме замести тук, аз се прехвърлям напред по линията да поема следващата си екскурзия. Така ли сте се разбрали? Редувате се? Това е единственият начин. Вероятно си прав, каза Метаксас но не бях прав. 62. пак са скочи, аз се изкъпах. След това, напълно спокоен за пръв път след, както ми се струваше, няколко ели, започнах да обмислям близкото си бъдеще. Първо да подремна, после да похапна. И тогава, в града, за да се видя с полушария, която е върната на подобаващото и място в дома на дука и изобщо няма представа за чудаките метаморфози, преобразили временно съдбата й. Ще се любим, ще се върна в вилата, сутринта пак ще отида в града й. И престанах да крия планове, защото сам се появи неочаквано и ги пръсна на парченца носеше византийско на метало, но то очевидно бе грабнато много припряно, защото виждах под него обикновени дрехи от текущото време. Изглеждаше изтормозен и разстроен. Какво те води насам, по дяволите? Промогморих аз. Правя ти услуга. А? Казах, че дойдох да ти направя услуга и няма да се възстоявам, защото не искам времевият патрул да подгони мен. Значи времевият патрул е подгонил мен. Можеш да си заложиш белия гъс на това. Изрева сам. Грабвай си нещата и се махай от тук по-скоро. Трябва да се скриеш някъде, може би 3-4 хилядолетия назад по линията. Поче връз туди. И той се зае да събира някои от моите вещи, Пръсна из стаята. Хванах го за ръката. Няма ли да ми обясниш какво става? Седни и не се дръж като маняк. Нахлуваш тук с милион километра в часи. Добре, съгласи се той. Добре. Ще ти сдъвча всичко на малки хапки, а ако арестуват и мен, така да бъде. Затънал съм в прегрешения. Заслужавам да ме арестуват. Сам. Добре, повтори той изтиснат лепачи за миг. Отправната ми точка в текущото време, започна с кух глас, е 25 декември 2059 година. Весела ти коледа! Преди няколко дни по моето време другото тя върна туристите от Византия. Включително за Уерабент. Знаеш ли какво сполетя другото тя с мига, когато скочи в 2059 година? Арестуваха го патрули, така ли? По-лошо е. Кое може да бъде по-лошо от това? Той изчезна, Джуд. Престана да съществува. Защото никога не е съществувал. Разсмях се неволно. Напереното копеленце. Казах му, че аз съм истинският, а той е само призрак, но не искаше да чуе. Е, няма да се преструвам на опечелен от. Не, Джуд, тъжно непрекъсно сам. Той си беше точно толкова истински, колкото си и ти, докато оставаше назад по линията. А ти си точно толкова недействителен, колкото е той сега. Не разбирам. Джуд, ти не съществуваш. Битието ти беше заличено с обратно действие. Съжалявам. Никога не те е имало. И вината е колкото твоя, толкова е наша се вървахме и накрая се издънихме в една гребория. Плашех се от скръбното му изражение. Но какво друго можеше да бъде, когато е дошъл да ми каже, че не само съм мъртъв, но и не съм се раждал? Какво се е случило, сам? За каква гребория говориш? Ето какво стана, Джуд. Нали знаеш, че когато взехме приправения тайнер на Зауерабент, дадохме му друг метак са си е скътал няколко откраднати. Хитрецът се сеща във всичко. Е, и? Селин ли е номер на този таймер, то се знае, не беше същият като на онзи, с който Уерабен те тръгнал на екскурзия. Обикновено никой не забелязва такива подробности, но когато туристите се върнаха, за влаучест проверяващият беше човек, който спазва правилата буквално сфери серийните номера по списъка. Забеляза, че един таймер е подменен и на секундата повика патрула. Олиле! Те разпитаха за Уерабент. Разбира се, той увърташе, но за да предпази себе си, а не тебе. И понеже не искаше да обясни замяната на таймера, патрулните издействаха заповед за проверка на цялата екскурзия, от която се е върнал. Ох, Наблюдаваха всичко. Видяха те да се отделяш от групата си, видяха Зауера Бенд да скача малко след като ти се прехвърли, видяха тебе, мен и Метаксас, когато го вдащихме и го върнахме в 1204 година. Значи и тримата сме загазили. Сам завъртя глава. Метаксас има влияние. Аз също. Отървахме се с оправданието, че от съчувствие към тебе само сме се мъчили да помогнем на колега в беда. Използвахме всичките си връзки и ми се равниме на косъм. Но за тебе, Джът, нищичко не можахме да направим. Патрулът иска главата ти на тепсия. Равнищиха краткото ти изпълнение в 1204, с което си се удвоил. И си изясниха, че си виновен не само за немърливостта да допуснеш бягството на Зауерабент, а и за различни парадокси, причинени от незаконните ти опити да се справиш сам с происшествието. Предявиха толкова тежки обвинения срещу тебе, че не можахме да уредим оттеглянето им. А ние се опитвахме, човече, опитвахме се. И патрулът предприемайки срещу тебе. Що за мерки? попитах с мъртвешки глас. Отстраниха те от екскурзията в унази вечер през 1204 година, два часа преди първият изкок в 1105 за малко удоволствие с полушария. Друг куриер те замести в 1204. Ти беше изтръгнат от онзи времеви поток и върнат напред по линията, за да те съдят 2059 година за няколко вида времеви престъпления. Следователно. Следователно, довършваше ме сам, изобщо не ти се измъквал към 1105, за да навестиш полушария. Цялата ви любовна история не се е случила. И ако отидеш при полушария сега, ще научиш, че тя няма никакви спомени да е ядала с тебе. А понеже не си скачал в 1105, очевидно е, че не си се връщал в 1204 и не си установил иксата на Зауерабент, който без друго вече не е бил твой турист. Значи не ти се е наложило да скачаш 56 секунди назад по линията, с което си се удвоил нито ти, нито джадно сте съществували някога, защото сте възникнали в точка след срещата ти с полушария. А ти никога не си се срещал с нея, тъй като те махнаха от времевия поток преди това. Ти и джадма не съществувате и не сте съществували. Ти си защитен от парадокса на времевото изместване, докато оставаш назад по линията му остана без тази защита в мига, когато се върна в текущото време и изчезна безвъзвратно. Схвана ли? Разтреперен, попитах. Сам, какво става с онзи джад? Истинския, онзи, когато са върнали в 2059 година. Арестуване и чака да бъде съден във времеви престъпления. Ами аз, ако патрулът те намери, ще те прехвърлят напред по линията и ще бъдеш заличен автоматично. Само че патрулът не знае в коя точка си. Останеш ли в Византия, рано или късно ще те открият и това ще бъде краят за тебе. Щом научих всичко това, изстрелях се насам да те предупредя. Скри се в историята осенка и с някой период преди основаването на Византион от древните гърци. Май трябва да е поне 700 години преди новата ера. Там ще се настаниш някак. Ще ти донесем книги, травни уреди, каквото ти е нужно. Ще има някакви хора, може би номади. Поне ще си намериш компания. Ти ще бъдеш като бог за тях. Ще те почитат, всеки ден ще ти водят жени. Това е единственият ти шанс, Джуд. Не искам да бъда бог в праисторията. Искам да се връщам напред по линията. Искам да се виждам с полхерия. Искам. Нищо подобно не можеш да правиш. Думите насам ме удариха като ножа на гилотина. Ти не съществуваш. Да скочиш напред по линията за тебе е равносилно на самоубийство. А припариш ли до полхерия? Патрулът ще ти налети и ще те прехвърли на сила напред по линията. Скри се или умей, Джот. Скри се или умей. Но аз съм истински, сам. Аз съществувам. Съществува само Елиот, който е в Килия в 2059 година. Ти си остатъчно явление, породено от парадокс. Нищо повече. Аз си те обичам, Монко, затова рискувам собствената си черна кожа, като ти помагам. Но ти не си истински. Повярвай ми, ти си призрак на самия себе си. Вземай си нещата и се махай. 63. Тук съм от 3 месеца и половина. Според моя календар датата е 15 март 3060 година преди настоящето живели около хилядолетие преди Христос. Хората тук се прехранват с земеделие, може би са остатъци от старата империя на хетите. Чак след три века ще се появи гръцка колония. Постепенно научавам езика им, индоевропейския и свиквам бързо с него. Искаха да ме убият, когато се появих, но аз им направих няколко фокуса с таймер, скачах напред-назад пред очите им и сега не смеят да ме засегнат с нищо. Аз обаче се опитвам да бъда благо божество. В момента помагам на пролетта да настъпи. Слязох на брега на протока, който един ден ще бъде наричан Босфор, и отправих дълга молитва за добро време. На английски. Местните хора много я харесаха водят ми жени, колкото поискам. Първата вечер ми дадоха дъщерята на вожда и от тогава май изредих цялото женско население, годно в секс. Предполагам, че все някога ще поискат да се оженя за някоя, но първо ще отгледам стоката. Жените тук не миришат много приятно, но някои са забележително страстни. Ужасно самотен съм сам ненависти и пъти, с два пъти. Другите не идват. Не ги обвинявам, рискът е прекомерен. Двамата ми верни приятели донесоха брънчилки, книги, лазер, голяма котия с музикални кутчета и всякакви други предмети, от които след време ще бръмне главата на някой археолог. Примолих се насам. Доведи ми ушария, поне да я върна. Не мога. Прав е. Това би е било същинско отричане и вероятно би е имало последствия, разправи между сами патрула. И моето заличаване. Полхерия толкова ми липсва, че се побърквам. Вижте, любих се с нея само веднъж, но ми се струва, че я опознах много по-добре, отколкото възможно за една нощ. Сега съжалявам, че не меднах с нея и в кръчмата, когато беше полхерия в Отис моята възлюбена, моята полова пратра. И така нататък. Прабаба, никога няма да те видя, никога няма да погаля твоята гладка кожа, твоята. Не, стига съм се измъчвал сам. Ще се опитам да те забравя. Да, бе. Когато не съм заед с задълженията си на божество, диктувам мемуарите си. Всичко вече е записано, всяка подробност от пропадането ми в тази страшна дупка. Поучителна история, от млад човек с бъдеще до абсолютно нищо в някакви си 62 кратки глави. Ще продължа да пиша от време на време. Ще разкажа какво е да бъдеш бог на хятите. Я да видим, утре ще имаме пролетен празник на плодородието и десетте най-прелестни девици от селището ще дойдат в дома на Бога, за да Поношария. Защо съм толкова далече от тебе, Поношария? Тук имам твърде много време да мисля за тебе. Имам и твърде много време за неприятни мисли каква ще бъде участта ми. Съмнявам се, че времевият патрул ще ме открие тук. Но има и друга възможност. Патрулът знае, че се крие някъде назад по линията, защитен от времевото изместване. Патрулът иска да ме изкара от мърлогата и да ме изтрина от историята, защото съм мръсно копили на парадокс. А патрулът си има начини да направи това. Ами ако с обратно действие уволнят жателият от куриерската служба, преди да е потеглил на унази злополучна последна екскурзия, ако Джотелиот изобщо не е бил във Византия тогава, вероятността за моето съществуване пада до нула и парадоксът на времевото изместване вече не ме защитава. Ще се задейства законът за по-малките парадокси. И аз изчезвам, пуф. Знам защо още не са поступили така с мен. Защото он ти, другият джот, Бог да го благослови, е подсъдим за времени престъпления там, напред по линията, и те не могат да го уволнят с обратно действие, докато съдът не го признае за виновен. Принудени са първо да приключат делото срещу него. Ако го осъдят, предполагам, че ще направят нещо. Съдебният процес обаче е нуден. Джът ще протака. Сам му е казал, че съм тук и трябва да бъда закрилен. Може да минат месеци, години, знам ли. Той е в своето текущо време, аз в моето. Продължаваме заедно към бъдещето си, ден след ден, и още не има за сега. Самотен. Покрусен. Мечтаещ за моята изгубена навеки полхерия. Може и никога да не се захванат с мен. А може и да ме довършат още утре. Кой знае? Понякога ми е все едно. Имам поне една утеха. Ще бъде най-безболезнената смърт. Без дори сянка на болка. Просто ще се пренеса там, където изчезва и пламъчето на угасена свещ. Би могло да се случи всеки миг, а до тогава живея час по час, играя ролята на божество, слушам бах, разтушавам се с брънчилки, диктувам мемуарите си и чакам края. Ами че това може да ме сполети по средата на някое изречение и аз ще. Край.